stále májový a zároveň jarný večer, vážení poslucháči. Už to dlho platiť nebude, teda príjemný večer snáď zostane aj naďalej, čo sa potom bude meniť na noc. Máj, ten už je na konci týždňa tiež minulosťou a bude. Zmení sa nám na jún, no a jar, tá zase približne o mesiac prejde do leta Mení sa to takto vždy, tak prečo by mal byť e, v tomto roku postup iný, ale zmenu si žiadajú často aj naše návyky. Napokon aj v tomto smere je to o vývoji, keď najskôr len tak polehávame, potom lezieme po štyroch, neskôr, keď sa podarí postaviť, tak mnohí lezú aj tým druhým domiestkam, ani svetlo nechodí. Človek je skrátka aj takto nastavený. My s tým problém nemáme, kľudne sa nám strkajte do pozornosti, pretože aj o tomto sú tajomstva zdravia, ktorých 338. verzia sa práve v tomto momente začína a z Banskej Bystrice vás pri nich v úvode vítá nerušené počúvanie želá Peter Kršiak. Za ten čas, čo sa tu takto stretávame, a to nielen v tom večernom termíne, tak sa nám už e, tu nazbieralo naozaj všeličo a rozoberalo sa všeličo, niečo aj viackrát, ale hlavne z dôvodu, že všetko so všetkým súvisí a má to na nás vplyv, aj keď to teda priamo nevchádza do nás takzvaným ústnym otvorom, lebo človek ten alebo človekom dokáže zamávať aj to, čo len vidí, respektíve počuje a možno s vami zatrasí aj obsah toho nasledujúceho programu. No a nám nezostáva nič iné, než len dúfať, že keď už zatrasie, tak len v tom dobrom slova zmysle, čo by mohli mať na svedomí aj moji dvaja tzv. sparring partnery. Aspoň na telefóne by mal byť v tejto chvíli prítomný Peter Planeta. Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujeme Bánsku Bystritu. Výborne, toto nám funguje. Miško, ten sa nám zatiaľ nehlási, tak dúfajme, že nám spojenie výjde, aj keď je to také otázne, lebo jak skončil ten Skype, tak e, pre, prechod na nejaké iné komunikačné zariadenie to nemusí byť ešte v tomto momente také jednoduché. Tak zatiaľ, čo sme tu len my dvaja, pán Planeta, čo máte nového, povedzte takto v úvode. Okrem nového trička, alebo ja neviem, nejaké ponožky možno pribudli. Navigáti, nie? Aj spodné prádlo mohlo pribudnúť s Mickey Mouseom. No, tak Mickey Mouse, to, to, to nie. Sú nové vtipy, ale to ešte sú. <laughs> ešte sme veľmi na začiatku, to postupne. Ne, to, to, po, <laughs> to tak, postupne. Takže či náhodou nejaká nová skúsenosť s niekým, myslím teraz pozitívna, No, ja som sa samozrejme, ja sa vzdelávam, takže ja som bol teraz v Polsku sa vzdelávať, takže som uh, gadal uh, a polské drogy som objavoval. Ano, tak... E, šukalo sa tam, ano, ano, lebo oni ano. to majú iný význam samozrejme, ako je to na hey, Slovensku. Hey. No, to sme sa smiali, lebo uh, sedeli sme vonku a vravím, že prší a babi vravia, že čo, pr- prci? Čiže čo? A ja vrem, nie, že prší. Čo to znamená? Čiže čo to značí? Ja vrem, no veď kvapky vody uh, padajú a ona a hovorí, že veď tomu my, my gadáme, že padá. A, a vrejme, čo padá? A človek padá, guvno padá, alebo čo padá vlastne? <laughs> Lebo oni majú, keď prší, tak povedia, že padá. Ciagle, ciagle ešte môže. Hej, no potom ešte niekedy doplňajú, že pada dešť, ale, ale tak sme sa nasmiali, lebo tie slovensko-polské, polsko-slovenské výrazy niektoré majú a to keď sme tak sedeli a sme sa doťahovali, že e, oni hovoria, že no toto pekne znie a že toto je dobré a toto je také zvláštne. Takže kopec zase zážitkov, aj samozrejme skúseností. No a ako aj, tam e, oni pristupujú k tej zdravej výžive? Je to väčší národ ako my, takže tam by sa aj mohlo dariť. Povedzme, medzi toľkými ľuďmi sa nájde väčší počet tých, ktorí by týmto smerom chceli vykročiť. To ešte neviem, lebo tak to je, to je skôr také, že osobnostné vzdelávanie, čiže to sú také tie kurzy, uh, kde sa v podstate osobnostné vzdeláva, no ale samozrejme, keď ja vstúpim, no tak k zdravej výžive sa to prirodzene preklopí. Mm. Tak som mal uh, mierny vstup, že som im vysvetľoval Ina Yang, samozrejme som ukázal numerológiu, no tak všetci. Tak, aké Oni to numerky... nepoznajú, toto? Tak nie všetci, veď takisto ako naši posluchači, niektorí sú prekvapení tým, mm. ako tie čísla sedia, no tak takisto je to aj u nich, no tak sa teším, lebo v podstate tá skupina, že to nie sú takí, že bežní ľudia, to sú ľudia, ktorí sa snažia na sebe pracovať, tak e, tým pádom sa ja takisto viem iné veci naučiť a iné veci pochopiť, lebo aj keď napríklad robím kurzy, tak zase mám nové cvičenia, ktoré sú také, že super, ktoré sú schopné ako keby rozvíjať uh, pozornosť alebo aj schopnosti človeka, hm. po prípade improvizáciu, že by bol schopný improvizovať, čo my dvaja na improvizácii sme sa narodili. Celý život musíte improvizovať. No áno, ale niektorí ľudia vždy povedia, že viete čo, ja vás obdivujem, ako rýchlo viete reagovať alebo ako rýchlo viete odpovedať, ako vás toto môže napadnúť. No a samozrejme vravím, no ja mám dobrého učiteľa Petra Kršiaka. Ale na, <laughs> najväčšia zabava bolo, keď som im vysvetľoval, že pýtali sa na manželku, ja hovorím, že manželka je pani Kolumbová a oni, že čo to značí? No tak som im chcel vysvetliť, že oni, že máme reláciu na slobodnom vysielači a ona, čo je tá relácia? No tak existuje rádio, takže kým sme sa dopracovali... <laughs> Tak a vedeli ono... už ale, čo je rádio? Nie, to nevedeli, oni majú <laughs> stacie alebo také niečo, tak som im vysvetľoval, že to internetové rádio, lebo ja po polsky 95% rozumiem, Ale, ale musím gadať, to znamená tak, lebo ja som vyrastal na Orave, a my sme mali uh, polské programy, že vtedy, keď som bol dieťa, tak boli tri slovenské a štyri polské, no tak mm. sme na polskom jazyku vyrastali a veľmi veľa takých filmov zaujímavých som videl v polskom jazyku, takže ja po polsky na, no, rozumiem. No ale... nám na strednom Slovensku pustili tak maximálne tých štyroch tankistov a psa, čo bol taký polský seriál, ak sa nemilím, ale bol dabovaný, takže sme tej polštiny tam zase veľa nepočuli. No, my sme mali takú uh, skúsenosť, že uh, na Orave my sme dokonca chytali aj film klub a teleklub, to boli také špeci uh, americké tieto stanice, ktoré vysielali také, že filmy, ktoré išli tak o dva, o tri roky do kín a my sme to videli a najväčšia zabava potom to zatrhli na Orave, lebo nejaká pani písala, že teraz má slabý signál do, neviem, do nejakej do nejakej televízie, alebo kde to písala, už, už nepamätám si celý ten príbeh, a že ona má slabý signál, že či tam niečo robili s tými stanicami a tak, no tak hneď to zablokovali a to sme my tak asi 3 alebo 5 rokov frčali na tom, že uh, bol takže film, že Tango a Cash, to si pamätám v tej dobe, to bolo so Silvestrom Stallonom a, a až o 3 roky bol v kine, takže ja som ho už videl asi 15 krát, lebo oni mali tak, že v rámci nejakých období. Oni ten film za týždeň opakovali minimálne 3 tri razy, čiže točili tie také novinky, nové filmy a išli do kolečka. Takže sme vyrastali na, na polskom jazyku mm. a teraz už len to potrebujem zdokonalovať, aby som rozvinul, lebo tak uh, to vzdelávanie je vždy zaujímavé. No, Miško sa nám nehlási, tak neviem, že či náhodou... On, on by sa mal pripojiť, lebo keď som volal chvíľku, ako my sme sa spojili, čiže to bolo tak o 10 pol, mm-hmm. tak mhm. vraví, že on sa prezlieka z tréningu. Ja veď ty šup, šup, ty už si mal sedieť doma pri na telefóne alebo pri počítači, aby sme sa mhm. rozoberali. No. Tak je na ceste ešte len. No, tak je na ceste. Ale nevadí. Nie, máme, príde, čo, máme čo rozoberať určite stále. Ale mohli by sme začať niečím špeciálnym. Máte niečo po ruke? Áno, lebo dneska je špeciálny dátum. No dnes je 26. mája. Aha, tak včera potom bol, 25. A čo sa tam udialo takého? No veď 25.5.2025. Ja aj myslíte akože čísla aktuálne? Čísla aktuálne. Niečo vám tam vyskočilo také. Áno, áno. Dobrý e... deň na svadobný obrad, alebo... Nie, to je v podstate dieťa, ešte pozriem element. No bol to Medzinárodný deň nezvestných detí hlavne ten včerajšok. Hej, no tak potom eh, deň... narodilo dieťa, ktoré každé nezvestné dieťa nájde. A potom eh, Medzinárodný deň sklerózy multiplex, to zase niekto asi ťažko už potom hľadá niečo. No tak... Aj uterákový deň to bol včera. A to znamená čo? Eh, to vám bol svojho času taký spisovateľ Douglas Adams, e, ktorý napísal titul Stopár z prievod, Stopárov z prievodca galaxiou, v ktorom bol uterák označený za najpotrebnejšiu vec, ktorú pri sebe má mať každý medzihviezdny stopár a našla sa vám skupina ľudí, ktorá toto e, z recesie vykonáva a v ten deň, keď stretnete niekoho s úterákom <laughs> na ulici, tak je vlastne milovník tohto diela. Aha, no tak, tak. Takže keď sa pozrieme, lebo tento mesiac boli dva také špeciálne datuby, alebo pozrieme tri, mm-hmm. lebo včerajší teda datum bolo 25.5.2025. Áno. A tým, že riešime čísla, tak z pohľadu čísel to je zaujímavé, lebo tá osoba, či to je chlapec alebo dievča, mm-hmm. tak v rámci elementov je to jangové drevo, čiže šéf, tým, že uh, z roku viem, že ja som in drevo a každých 10 rokov sa to opakuje. Hm. Vždy, keď je rok 1975 eh, a 10 rokov hore-dole, tak vždy každých 10 rokov sa zase objaví druhý element drevo. Takže samozrejme toho dreva to dieťa má veľa. Čiže keď ale... sa niekto narodil v včerajší deň, tak máte pre neho nejakú víziu do budúcnosti. Áno, ale ani nie tak víziu, ale ako v akom štádiu je to dieťa veľmi zaujímavé, lebo je to malý šéf, má jednu jednotku, ale má štyri dvojky, čiže veľa energie, má jednu trojku, chýba mu štvorka, ale má 5 petiek. Takže to je, to je iné. E, keď zoberieme, že ja mám tri peťky a mám výbornú intuíciu. A toto, mhm. toto Ten, takže z neho by bol dobrý Kolombo, nie? No to bude super Kolombo, lebo zoberme si, že on má o nejakých 70% viacej intuície ešte ako mám ja. Čiže to už keď len ja zoberiem, že čo sa mi v živote podarilo a teraz keď zoberieme, že takéto dieťa, keď budete dobre viesť, tak z neho vyrastie nadštandardný šéf, ktorý mm-hmm. má obrovské dary a schopnosti, lebo keď ideme pokračovať, tak e, jemu chyba šestka, má jednu sedmičku, čiže aj to duchovno napojenie hore má, má jednu osmičku a chyba mu deviatka. Takže to podstatné, čo v jeho prípade je, že tých 5 petiek je veľmi silných a bolo by zaujímavé vidieť a, a potom možno aj sledovať, ako keď sa narodia takéto deti, ako fungujú prirodzene. Uh-huh. A, no ten, a keď... te, ten druhý dátum máte tiež nejak po ruke? Áno, a to je 15. 5. 2025, uh-huh. čiže za, zase tam máme, uh, je to tri jednotky, dve dvojky, není tam trojka, je tam jedna štvorka, ale zase 5 petiek, jedna šestka a chýba mu 7, 8 a má jednu deviatku. Takže zase ďalšia ako keby čarovná bytosť, čiže má tam tých petiek veľa. Pozrieme, že z elementov, čo vychádza, aký to je element a z elementov to vychádza zase jangové drevo, čiže a, a, a to je plus minus podobné kombinácie, len o 10 rokov či o 10 dní to je posunuté a tak či tak to vychádza zase opäť na jangové drevo. No a ešte pozrieme posledný dátum, ktorý môže byť zaujímavý a to je 5.5. 2025 a, a to je 6 petiek. Hmm. Ešte dobre, takže... že nemáme aj 35.5. No, takže tu, tu je jedna jednotka, dve dvojky, nemá trojku, má jednu štvorku a šesť petiek, nemá a, šestku, sedmičku, osmičku a má jednu deviatku. Takže toto je král májový, čiže 5.5.2025. To bude veľký máj. Áno, to bude veľký máj, aj veľký mák <laughs> z tohto, z tohto pohľadu lebo mm. 6 petiek to už je o 100% viacej intuície ako v súčasnej dobe a, a, a opäť je to young drevo, čiže mm-hmm. je, mhm. to, je, to, je to zaujímavé, že tých petiek, tých, tí, tí, títo, tieto majové deti, no a zoberme si, že veľký problém môže nastať, keď sa takéto deti narodia rodičom, ktorí majú slabú intuíciu a teraz to dieťa povie, že ja toto nebudem robiť a on mu vysvetľuje, že musí, ale pritom on vie, ako to dopadne a teraz ten rodič začne potláčať, alebo on, on bude mať také nejaké malé vizionárske, už keď bude malé dieťa, bude mať malé vizionárske také tie vnemy a ten rodič bude hovoriť, že ty si asi zakliatý, alebo ty si nejaký učarovaný. Ak to dieťa sa, alebo ak tieto deti sa narodia bežným rodičom, tak väčšinou to môžu mať náročné v tom, že tí rodičia ich budú sa snažiť ohýbať a kriviť, aby dosiahli ten svoj výsledok, ktorý chcú dosiahnuť, lebo nastavenie rodičov je, že dieťa má byť ticho, má sedieť, má počúvať, lebo on je malé, hlúpe a rodič je veľký múdry. Takže... Ale niekedy to ohýbanie bolo aj na niečo dobré, nie? Tak E, napríklad keď som bol teraz v Polsku na kurze, tak sme sa tam bavili, jedna z tém boli e, deti a správna výchova detí. A deti, samozrejme, podstata rodič by mal poznať danosti toho dieťaťa. Hlavne by mal byť vybavený na to, že už môže byť rodičom. No a hlavne potrebuje druhá z veci a to je vytvoriť mantinely, lebo za normálnych okolností to, to dieťa, keď e, sa mu nevytvoria mantinely, no tak samozrejme bude chcieť ich prirodzene posúvať a tlačiť nejakým smerom, ktorý nemusí byť úplne v súlade a v pohode. Mm, mm. No, než sa nám Miško pripojí, ja by som sa rád pustil už aj do mailov, nie dátumových, lebo inak e, ešte pred týždňom sme mali v podstate prázdnu špajzu, ale poslucháči sa neuveriteľne zaktivizovali a niektorí sa tak rozpísali, <laughs> že budem mať čo čítať. Tak e, ak môžem, pán Planeta, tak by som aspoň vybavil tú korešpondenciu, ktorá ešte nie je o dátumoch, No, dobre. A tento prvý prišiel od Niky. E, dobrý deň, na mojej ceste za zdravším štýlom som už nejaký ten čas a preto by som sa chcela ďalej dozvedieť nové informácie, že čo si myslí pán Planieta o brezovom cukre. Je zdravší ako biely cukor, sem tam ho dávam počas sviatkov do koláčov, do tých druhov, ktoré ťažko nahradiť len medom, sírupom, a to by mohla byť asi úvodná časť, lebo pri koláčoch ešte zostaneme aj v ďalšom, v ďalšom pokračovaní citátu. No, čo sa týka brezový cukor, tak uh, v podstate niektoré tie typy cukrov majú ideálne uh, takéto, že majú nízky glykemický index, takže preto veľa ľudí používa tieto cukry na sladenie. Takže určite je to ďaleko lepšie ako keď by človek sladil hnedým alebo nejakým prstinovým cukrom, takže brezový cukor je na toto lepší. Uh-huh. Keď, keď začíname... Potom A z brezovej pod bradlom najlepšie, nie? Áno. Alebo uh, ideálne z, z brezna. je, keď sa po, potom sladí, že urobíte koláč len, že tam používate napríklad ovocím to osladíte. Uh mhm. -huh. No pri ďalšej otázke teda pri tých koláčoch ešte zostaneme, ako píše ďalej Nika, keďže rada vymýšľam zdravšie formy dezertov, napadlo mi, či je vhodné dať sódu bikarbónu do cesta, aby teda nabralo objem, či už do koláča alebo chlebíka. Soda bikarbóna sa dáva, aby to človek zdvihol, takže a určite to môže sa tam pridávať, len pozor, aby to bola kvalitná. V bioobchode už tiež kúpite bez nejakých tých prídavných látok, čiže keď už chce človek sodu bikarbónu, tak ona sa dá používať na viaceré veci, mm-hmm. ale platí, aby bola kvalitná, že v obchode predávajú buď takú, že bez tých prídavných látok alebo biosodu bikarbónu. No a veľa videí sa mi zobrazuje, že ovsené vločky obsahujú veľa kyseliny fitovej a nie sú vhodné na konzumáciu. Niečo podobné, a nepamätám si už jeho presný dôvod, tvrdí aj Michal Či. Ak ho poznáte, aký názor máte na to vy u tohto, a tohto pána názor na neho? A Michala Či som si vypočul, Samozrejme, on prešiel nejakými svojimi životnými procesmi a má nejaké skúsenosti v rámci zážitkov, lebo on mal nejaké štádium rakoviny a skúšal alternatívnu liečbu, takže potom hľadal cesty a prirodzene sa liečil sám. Ale ja som zase není zastanca toho, že rozoberať vety do takýchto ako keby detailov, že táto kyselina nie je vôbec dobrá, alebo táto zložka, alebo nie je podstatné. A my v dnešnej dobe, my sme sa dopracovali do toho štádia, že my skúmame veci, ktoré sú není také dôležité, lebo najdôležitejšie v rámci stravovania, a keď ja robím prednášky, tak najdôležitejšie nie sú vitamíny, minerály, enzymy, kyseliny alebo, alebo mikro, makronutrienty a, alebo tie malé čajastočky v rámci prvkov nejakých, či už sú to stopové alebo minerály. Ale najdôležitejšia vec je energia. Mňa fascinuje, ako my sa teraz e, dostávame do toho štádia, že sledujeme a rozoberáme potraviny na takéto maličké časti a zistíme, že táto látka v ovsených vločkách nie je dobrá. A ja teraz sa spýtam ľudí, a prečo si myslíte, že príroda vytvorila teda ovoz? A prečo si myslíte, že vytvorila a, takúto potravinu, keď by nebola vhodná pre ľudí? Samozrejme, v prírode je ďaleko viac potravín, a ktoré nie všetky môžeme konzumovať, ale zoberme si, že na čom fungovali naši predkovia. Naši predkovia jedli ovoz, špal, e, špaldu, pšenicu, jačmeň, to boli e, po prípade ešte ráž, to boli základné obilniny, ktoré sa vtedy používali a tie sa jedávali. A prečo dneska 90% ľudí je ousené vločky, alebo keď sa robia kaše, tak sa robia z ousených vločiek, Mm. A ak by toto bola pravda, no tak ousené vločky, ak by mali zdravotné eh, účinky, že poškodzujú ten organizmus, tak už dávno ich ľudia nejedia, lebo vtedy ľudia nemali vedecké týmy, ale uh, mali prirodzene len pozorovali, ako ich telo reaguje na tie jednotlivé potraviny. A je dneška fakt zvláštne, ako my rozpitvávame takéto veci. Čiže keby som sa mal vyjadriť, Michal, či má veľmi veľa zaujímavých informácií, ale s niektorými by som s ním diskutoval a riešil, že no dobre, a čo toto a toto spôsobí, ak by to malo mať efekt. A ak je to pravda, lebo zoberme si, že ja som 20 rokov na soji, Čiže a konzumujem tofu, tempeh, po prípade tofunézy, čiže bolo 5 rokov, keď my sme mali 5 predajní a keď nám ostala nejaké tofu, tofunéza, tak ja som asi 5 rokov dennodenne, niekedy obed večera, jedol tofu, tofu, tofunéza, tofu, tofu, tofunéza. A ak by to bola pravda o ženských estrogénoch, tak ja už by som mal mať rozladený hormonálny systém, mali by mi prsia naraz, a ešte aj niečo iné. Nemáte? No, niečo Nemá, iné. Nemáte, nemáte ich? Nie, nie, no mám, ale cvičenia a také tie mužské, nie také tie ženské verzie, mm-hmm. ako sa tvrdí. Môj hlások by mal byť podľa toho, keď som skonzumoval toľko ženských estrogénov, tak môj hlások by mal byť jemnučky a teraz sa spýtam tých ľudí a vysvetlite mi, prečo to tak nie je. A prečo, keď sa posadím na prístroj diagnostický, tak moje hodnoty sú skoro všetky úplne, takže uh, super. A prečo ľudia, ktorí tvrdia, že toto áno, toto nie, tak e, záleží, kde sa prirodzene nachádzajú. Takže je na každom človeku, aby používal sedliacký rozum. A ak už niekoho počujete, že teraz vedci objavili, že vo vločkách sa toto nachádza, alebo v pšene, viete o tom, že v mandliach sa nachádza jed, alebo v iných potravinách sa na, na, nachádzajú takéto veci. Viete, že niektoré čínske byliny dokonca obsahujú jedy, ale sú poskladané tak, aby pôsobili. Že aj mandle vytvorila príroda, alebo ako sú marhulové jadra, ktorými keď by človek dal si väčšie dávky, tak si môže ublížiť, ale je tam B17, ktorá je protirakovinová. Takže príroda vie, prečo to vymyslela. A teraz si zoberme, že to máte ako nejakého, e, nejakého jadrového vedca a teraz príde malý Janko, ktorý má 5 rokov a on objaví, že táto, tá, táto molekula alebo táto, e, táto zložka nie je dobrá a on tomu jadrovému vedcovi ide tvrdiť alebo fyzikovi alebo chemikovi, že to vôbec nie je dobré, že to, a on to objavil a on teraz si to odsledoval, že to tak je a on sa len bude usmievať. Zoberme si, že príroda je tu um, milióny rokov a, a funguje na nejakých svojich princípoch a postupne na, na tej pôde v prírode vyrastali rôzne bylinky, rastlinky, rôzne potraviny, a ja som zastanca sedliackého rozumu. Ja nikdy nebudem tvrdiť, že som zjedol múdrosť sveta. Ja možno, aj keď si niekto je väčší odborník v určitých veciach, tak povie, no tak to zastrelil za, za, nejakú hlúposť. Ale ja netvrdím, ja sa snažím takým tým prírodzeným jazykom sa pozrieť na určité veci, na určité potraviny. Už ste videli, že napríklad naša babička by si sadla a teraz, no vieš, Anielik, my ideme teraz papa tento šalátik, lebo on má dostatok antioxidantov a potom ešte má toto. A keď si ho takto upravíš, tak ono ti spôsobí tak, že tvoja pečeň bude produkovať dostatok tohto enzymu, čo zabezpečí, že takto bude to telo fungovať. Veď nikto, kto aj tieto informácie by mal takto, že nadúpané, nemôže tvrdiť, že to tak funguje, lebo on to nevie, on nevie tie chemické reakcie a tie procesy v tele odhadnúť. V, je niečo iné v laboratórnych nejakých podmienkach niečo skúšať a testovať a je niečo iné, e, ako to funguje v ľudskom organizme a ako to funguje v prípade, že niekto má napríklad viac kyselín, niekto má menej tráviacich kyselín, niekto má silnejšie trávenie, niekto má slabšie trávenie, niekto má v, v nerovnováhe štítnu žľazu, čiže tam je tak veľa premených hodnot. A teraz mi e, prišla na um jedna prednáška, to bol pán doktor Campbell, a, ktorú má knihu o čínskej medicíne a on tam mal, keď som bol na jeho prednáške v Bratislave, tak on ukázal schému trávenia a teraz vysvetlil, že aký to je celý komplikovaný proces. A, a teraz niekto príde a povie, že ja nebudem jesť toto, lebo táto kyselinka, alebo tento enzymik, alebo toto by mohlo robiť tamto. Takže OK, ak niekto chce ísť do týchto úrovní, že bude takýmto spôsobom čiastočne analyzovať, tak samozrejme sa zamotá a minie na to veľmi veľa energie. Prirodzene my by sme mali jesť potraviny, ktoré vieme, že naše telo podporujú a vyživujú a hlavne mali by sme strážiť potraviny, ktoré nás poškodzujú, a potom by sme si mali vyberať vysokú kvalitu potravín, lebo zoberme si, že napríklad kôň je len ovoz a trávu a pozrite, ako, do akej uh, sily vyrastie kôň a ako ten kôň, akú má výkon, ako dokáže bežať. A teraz zoberme si, že čo všetko ľudia majú okolo jedálnička, čo všetko oni v ňom riešia a pritom do metabolických procesov skoro nikto nevidí. Ani gastroenterológ nevie vám povedať presne, ako optimálne jesť a nevie vám sám povedať, že ako, ako zareaguje telo vo vašom prípade a v prípade, že to bude jesť váš syn alebo dcéra. Takže mm. ja každému odporúčam nemotať sa v tomto. Uh, platí to, že internet, to čo už sme sa bavili, je obrovská informačná záplava, sociálne siete, čiže to bude len kumulovať a narastať. A na každom človeku je, aby začal používať sedliacký rozum a keď si vypočujete kohokoľvek, či je to Peter Planeta, alebo je to Michalči, alebo to je Joško Mrkvička, alebo to je Zuzka nejaká Perníková, to je úplne, ale úplne, ale úplne jedno. Vy si zoberte z toho, čo s vami bude rezonovať a platí jedno pravidlo, to, čo ja každému odporúčam. Odsledujte si, že čo ten človek robí, ako dlho to robí, či to má ako hlavnú prácu a akým spôsobom ten človek vyžaruje, ako sa správa, lebo ak by sme mali akéhokoľvek terapeuta zdi- zdiagnostikovať, tak keď budete mať možnosť kohokoľvek z tých terapeutov stretnúť, pozrite, pozrite si jeho oči, to znamená, aké, ako, aké tie oči majú vyžarovanie, či tie bielka sú popraskané cievy v tých očiach, lebo to znamená, že tam to telo je vyčerpané, skontrolujte si jazyk toho človeka, po prípade e, pohybové zručnosti toho človeka, lebo zdravie nie je len o tom, že rozprávať, že pozrite, toto ja som zvládol, lebo ja tiež každému môžem tvrdiť, že pozrite, ja zdravojem, ale kto ma vidí raňajkovať, obedovať, večerať? Kto vidí moje procesy? Kto vidí, či ráno alebo večer cvičím? Kto vidí, že či nesedím do, tre, do tretej pritelke? telke a netlačím čipsy alebo niekde čokoládku. To, <laughs> to no, jasné. Mor, ono je to ako s morom, keď lezíte do veľkého oceánu, tiež sa tam ukrýva všeličo, nejaký ten žralok, ale aj delfín, len je to na tom hodnotení plavca, k čomu sa priblíži viac a k čomu menej, od čoho si nechá odstup. Spomínaný bol Michal Či, ešte my si vyskúšame, že či Michal je napríklad pripojený už dnes večer k nám, lebo mám pocit, že by mohol svietiť. Tak vyskúšame spojenie. Miško, si tam? No, som tu. No je to Počuť úžasné. Ma? Je to úžasné. Ja ťa počujem. Neviem, či pán Dobre. je tam. Ja som sa snažil dovolať normálne na telefón, ale nikto ma nedvíhal, tak som bol donútený si nainštalovať tento Teams. A dobre si urobil. Dobre si urobil. A hlavne ne. si to nainštaloval tak, že to funguje. Výborne. <laughs> tak môžeme začať. No ja mám pocit tiež, že môžeme začať, lebo mám tu toho celkom dosť a bude čo Ale čítať. Ale máme na začiatku ešte dva veľmi zaujímavé dátumy. To už sme bez teba vyriešili. Hej? Vieš, keď kto neskoro chodí, tak áno, áno. chodí. Áno, už si prišiel o všetko, aj o koláče. Takže vyriešili ste tie peťky? 25. aj 15. 5. Aj 5. Aj 5. už dokonca bol... bonus. Uh-huh. Mhm. 5. bol najsilnejší dátum, lebo tam bolo až 6 petiek. No, a teraz tu máme zase silné dátumy vďaka poslucháčom, takže... Ak... Ale to nesedí. Počkať, aha, nič, nič som nepovedal. No, dobre. Tak, dobre. Sa, tak to maj pod kontrolou celý večer. Okay. Takto. A ja by som to teda rozbehol prvým už dátumovým mailom. Inak mimochodom, ak ešte budú chcieť poslucháči prípadne reagovať, dnes Mám tu 2, 4, 6, 8, 10 mailov, takže môže byť, že sa dostane ešte aj na nejaký 11. 12. ak nám medzičasom príbudne. Ešte jeden taký e, mail, ktorý nie je dátumový, píše nám Janka, dobrý večer, Zubár chce dať môjmu synovi od 12 rokov ona píše stromček, ale to bude asi strojček na zuby. <laughs> Možno Lebo stromčekom, stromček na Vianoce. <laughs> stromčekom na zuby to by som nerobil. Že čo si o tom myslíte, či je dobré mu ho dať? No, je veľmi dôležité, že uh, ja mám jednu dobrú knihu, ktorú som dostal od jedného klienta, kde sa vysvetľuje postavenie zubov, že je veľmi dôležité, aby vaše dieťa malo rovný chrup a zuby zarovnané. Takže a ak má váš syn zuby pokrivené a má tak, že sa mu prekryžujú hlavne väčšie veľa ľudí na tej spodnej tanke, tie, tá spodná rada zubov ich má pokrivené a vyrastajú tak zvláštne. Takže ak by ste mali niekde investovať a zvažovať, že či si dám dobrú dovolenku alebo si zrovnám zuby, tak z pohľadu zdravia je to veľmi, veľmi dôležité, lebo tým pádom sa vám synovi zlepšia napríklad dýchacie schopnosti, lebo pozícia zubov a rovnosť zubov má výrazný vplyv na dýchanie, takže ak to má e, dorovnať Eh, tie zuby, že sú pokrivené, alebo niektoré je vysunutý, alebo niektoré sú také, že zasunuté, tak určite odporúčam. Mm. A, lebo to je vec, ktorá je podstatná na dých. Toto je jedna z vecí, ktorú som sa napríklad naučil pri butejkovi, že eh, čo sa týka butejkového dýchania alebo butejko dých, a tam sa vysvetľovalo, že väčšia časť ľudí dneska tým, že prechádza na to takúto, že duchocovskú stravu, duchocovia mi to musia taký vitálny odpustiť, ale ja vždy narážam na klasiku, že oni ak jedia meké veci, lebo majú protézky, tak e, čím mi viac mekých jedál jedávajú, tým je na, na tom ich ústna dutina horšie, lebo základ je, aby my sme žuli mm-hmm. a my mhm. nežujeme. Preto v zdravej strave dať si od, na obed ovoz alebo špaldu také tie tvrdé zrna sú dobré na zuby aj na e, sánku, ale veľmi dôležité je, ako sú teda zuby uložené v, tej, v tých ústach. Takže ak je to o tomto, že to má zlepšiť a zarovnať tie zuby, určite do toho choďte, lebo to synovi môže zlepšiť čokoľvek. Áno, ale vždy je lepšie mať e, pokrivené zuby ako charakter. Áno, no, tak no. je to samozrejme z tohto hľadiska. Ale je ideálne mať rovné zuby, rovný charakter, strojček v ústach. <laughs> Áno, takže. len to sú vzácni ľudia. Len, len to nesmie byť strojček na, na niečo iné. <laughs> no, ideme ďalší mail riešiť. Napísala nám Marta. Dobrý večer, milí páni. Znovu vás srdečne pozdravujem. Myslím, že je to už po piatý krát. Teraz by som vás chcela požiadať, aby ste sa venovali mojej, eh, mojej, mojej, mojej cére, až trikrát mojej, takže je to asi istota. Andrej už štvrtý rok žije v Kanade, čím som není nadšená, hlavne pre jej zdravotný stav. Andrejka je narodená 38. 1993. V 14 rokoch jej diagnostikovali celiakiu a ulceróznu kolitídu. Po 4 rokoch dostala, zostala diagnóza v úvodzovkách len ulcerózna kolitída, najviac v spodnej časti hrubého čreva. Obdobia kľudu máva dosť dlhé a príznaky choroby zatiaľ nebývajú ťažké, ale môže sa to zhoršovať. V roku 2020 si dala u vás cez internet spraviť rozbor, ale vtedy tam ešte nebol určený patogén. Z počúvania vašich relácií myslím, že má v tele veľa vlhkosti, lebo máva akoby tvarohový jazyk. Doma obmedzila mlieko a mliečne výrobky, sladkosti aj pečivo ale asi by to chcelo radikálnejšiu zmenu stravy. Inak tu máme ešte potom aj ďalšie dátumy, ale toto je taká najpodstatnejšia časť mailu. Takže ten dátum je ešte raz. 38. 1993. Dobre, takže keď sa pozrieme na dátum, tak ona je inová voda, jej patogén je horúčosť. No ale jasné, že prečo ona má tie problémy, lebo ona má predispozične veľmi slabé trávenie a pľúca hrubé črevo, tak tým pádom preto aj to udiera a keď vy vidíte, že ten jazyk je taký ako tvárohový, tak to je v tele obrovská vlhkosť. Takže platí to, že minimálne ten krok vyradiť sladké, vyradiť mliečné, samozrejme vyradiť aj väčšie množstvo tuku, a po prípade orieškov, a takisto a studené potraviny môžu byť problém, zaviesť dohovárené vývary a určite v tomto je super sozovka alebo nápoj čínskych mudrcov, aby sa to vlhko z toho tela dostalo. Uh mhm. -huh. Pozrieme aj tabuľku. Áno, môžeme. No, Miško, ideš na to. Dobre, to je to trošku komplikovanejšie s týmto týmsom. Ale dobre, tak tam vychádza jedna jednotka, jedna dvojka, štyri trojky, potom štvorka, peťka nie je, má jednu šestku, sedmičku, aj osmičku a tri deviatky. No, takže v jej prípade určite netreba jej dávať nejak špeciálne rady. Ak ona by mala otázky, vždy urobte to, že vieš, ja ťa budem vždy mať rada, ale ak máš otázky, obráca napríklad na ľudí, ktorí ty bereš ako osobnosti, ktorých ty cítiš, že ti vedia poradiť. Nemalo by to byť o tom, že vám sa páčia naše relácie, a vy by ste mali povedať, no mala by si si vypočuť planetu, ten ti povie, ale viete, úloha rodičov základná je, aby ste vaše deti milovali a robili všetko preto, aby boli šťastné. A nie, aby ste ich vychovávali, nie, aby ste im dávali rady. Čiže e, naša dcera tento týždeň maturuje a myslíte si, že ja jej budem dávať rady po maturite. Nie je jednoduchá vec, že keď maturuje, už znamená, samozrejme už má, bude mať 20 tento rok, už je veľká dospelá, už bude mať, už skončilo takéto detské obdobie a začne fungovať, lebo myslíte na to, že doba bola dobrá a bude prichádzať len horšia doba. To znamená, Samozrejme, niekto môže mať viac peňazí, ale to, že máte viac peňazí, vám ešte nepomôže, lebo sa vám môže zrútiť zdravie, môžu sa rútiť vzťahy, takže vy by ste mali vaše deti milovať a baviť sa s nimi, tešiť sa, radovať. A ak sa na niečo stiažuje, povie, vieš, drahá, ale ja nie som pani doktorka, ale vieš, mám taký osvedčený recept, taký, že E, čo ja viem, šaratica ten zabera na všetko, alebo gutalax, takže ak ti je ťažko, tak si toto kúpa a poviem mama, daj pokoj, ty, ty prehaňadlo mi tu odporúčaš. No a budete mať pokoj od detí a vy len sa bavte, smejte, zabávajte, ale poprosím vás, platí jedno pravidlo. Aj keď som bol nedávno na jednej prednáške, tak jeden psychológ hovorí, Nikdy, ale nikdy, ale nikdy, ale nikdy nerobte terapie doma. Takže radšej nech to dieťa ide k niekomu, nech sa naučí, lebo bude viac počúvať, ale vy, to je jedno, keby to bola moja dcéra alebo manželka, myslíte si, že ja im budem robiť terapie? Nie, ja sa s nimi dohodnem. A toto budeš robiť, tak máš takýto dôsledok, ale nebudem jej robiť terapie, že vieš, mala by si, lebo keď toto budeš robiť, tak potom takto to dopadne. Hmm. A my tak či tak či s manželkou alebo s cerou filozofujeme, ale není to o tom, že by som do toho dával rady a že by som to tak vyťahoval, že no a teraz čo? Robila si to, čo som ti povedal a robíš to, čo som ti povedal? Nie. Je to na mojej cére a takisto je to na vašej cére, takisto je to na vaši, vašom synovi, ak samozrejme iní posluchači počúvajú, tak si uvedomte, robte všetko preto, aby tie deti boli šťastné, aby cítili vašu lásku. A ostatné, treba im urobiť nejaké mantinely, no a keď klasika detí chcú posúvať, tak to má byť tak ako Anders Košic, keď mu e, syn písal Anderovi, že či nie Ander písal otcovi, že otec, pošli mi 100, 100 korún a otec mu odpísal, že Ander mal by si vedieť, že 10 sa píše s jednou nulou. No a potom na druhý, de- na druhý krát mu písal, že otec, pošli tisíc korún, že ohol som dielo na tanku a on vraví, som rád, že si taký silný, ale mňa neohneš, takže... No aj tie Teresky to majú komplikované, lebo keď je taká Tereska hamblivá, tak inde ako doma piť nemôže, lebo terapie doma. No. no, takže tie majú problém do spoločnosti ísť, musia to riešiť len za zavretými dverami, ale ideálne bude, keď alkohol zostane bokom, aj keď bude trošku možno spomenutý aj v úvode ďalšieho mailu. Andrejka, teda respektíve e, mamina Marta, tá dopísala aj dátumy zvyšných členov rodiny, ale tam, ako píše rozbor, bol robený vo februári. Tam mám pocit, že to sa nezmení už, že? Čo Nie, sme... to sa nezmení. No. Čiže veľmi, veľmi dôležité je, aby, ale maminu môžeme pozrieť, aby sme... No, ona je 28.12.1963 ako píše Jinové drevo patogen horúčosť, rozbor v roku 2023 bol robený. No tak keď vieme inové drevo, Michal, len pozri mriežku. On povie aj vedieť, v ktorom ktorej časti... Nie, to nemusí, veď to naťuká. Áno, len on nám aj povie, v ktorej časti bola rozoberaná. Ako ho poznáme. Ple, plesne tak, 215 to bola. <laughs> Takže máme ten aj, rozbor aj. za sebou. No, a, Dobre, takže môžeme povedať čísla, nech vieme. Uh -huh. 3 jednotky, 4 dvojky, 2 trojky, štvorka chýba, 1 peťka, 1 šestka, sedmička chýba, 2 osmičky a 1 deviatka. No, takže vidíme, že uh, Andrejka má dostatok lásky, dostatok energie, ale... No, teraz hovoríte má... o Marte, predpokladám. Aha, áno, Marta, čiže mamina. Áno. A, takže mamina má dve trojky, lenže dcera má štyri trojky, takže to je ako keď žiak ide dávať a rady prváčik pani učiteľke a ide jej vysvetľovať, ako sa ráta, že jedna plus jedna, že mm. nie sú dve, ale sú tri. Áno, a žiačik Takže... sa v tej chvíli bráni, ale mama. Tak, tak, tak. Takže keď chápete, akým spôsobom, aké má čísla vaša téra, tak robte tieto kroky a ak bude mať ona svoje problémy, lebo potrebujete si uvedomiť, že ak sú deti dokonale zdravé, tak vesmír vždy vymyslí iné, iné formy skúšok pre to dieťa. Takže tomuto sa nevie nikto vyhnúť a každá tá duša, my sme tu prišli preto, aby sme sa učili, vzdelávali a my napríklad myslíte na to, že Bill Gates povedal jednu vetu, jeho v živote trápi iba jedna z vecí a to je to, že nemal viac problémov a viac prekážok v živote, že mu to išlo viac tak ľahko. Hm. Takže keď vaše deti v, detst- v nejakom období detstvo, dospievanie, puberta, do 30 majú rôzne problémy, ktoré oni musia riešiť, viete, ako, aké silné tie deti sa stanú, Čiže ak majú všetko OK, tak sa silne nestanú a potom, keď prídu tie ďalšie životné skúšky a oni už majú menej energie, tak veľmi ťažko na to reagujú a ťažko to aj znášajú. Marta ešte dopísala vetu, ďakujem za rady pre dceru, aj keď viem, že je v, prípade, v jej prípade by možno bola najlepšia osobná konzultácia. Treba to riešiť osobne, alebo... Nie, to sa dá aj cez Skype. Ja prístroj používam aj tak len ako kontrolku, lebo tým, že v podstate tie veci robím konzultácie už viac ako 15 rokov. Ale aj to je vlastne osobná konzultácia, aj keď je to cez Skype. No je, ale ľudia to berú že osobne, že prídem do Bratislavy. Áno, áno, áno. Ja dneska, aby som vedel plus minus zdravotný stav, kde tam je nerovnováha, tak mne stačia otázky, vidieť toho človeka, porozprávať sa s ním a zistím, odkiaľ vietor fúka mm-hmm. a čo sa tam má zmeniť. Samozrejme, ja nie som liečiteľ, že teraz by som prišiel a aj keby som mal zručnosti, že viem niekoho vyliečiť, napríklad veľmi veľa ľudí, keď sa stavajú do tej pozície, že liečiteľ, tak si neuvedomujú, že oni vstupujú do karmických procesov, a ja zatiaľ nepoznám liečiteľa, ktorý by sa dopracoval vysokého veku, lebo vy riešite tie, to ako keď dcera má teraz maturitu a ja by som išiel, alebo manželka by išla odpovedať na maturitu za ňu, alebo mala v uchu sluchatko a ona je to diktovala. Takže keď podvediete niečo, ono vám to v prvom kole trošku prejde, alebo môže prejsť, ale v druhom kole vám to učivo bude chýbať. Takže všetko, čo vaše deti a, čím všetkým vaše deti prechádzajú, je veľmi dôležitá škola na to, že tá v podstate dušička sa na to pripravuje. Takže my ako rodičia by sme deťom skôr mali pritvrdzovať a zhoršovať situácie, nie zľahčovať. Takže cez, uh, aj cez online vieme sa porozprávať, lebo ja už tým, že slobodný vysielač má dosah všade, to je, eh, to je, je na tom lepšie, ani, ani naši politici nemajú taký dosah ako slobodný no vysielač. Skoro ako Saxana, ona tiež dosiahla kam chcela, keď no, ruku tak, natiahla. Ale, ale slobodný vysielač dosiahne ešte ďalej. No, takže, takže ja už som robil uh, konzultáciu v Austrálii, v Amerike, v Kanade, Takže... Ono to došlo až tak ďaleko, že mnohí sa sem aj boja chodiť a pre istotu sa radšej ospravedlnia e, spôsobom. Viete, momentálne to nie je vhodné. A to aj politici, aj, aj umelci a kade kto. Takže mne až uh, také zvláštne, že oni sa neboja ísť do čohokoľvek, ale prísť sem, to si žiada takú dávku odvahy. To je horšie, ako keď idete k nejakému ginekologovi alebo zubárovi. No, to mi tak napadlo uh, vtip, že tam to bolo v mojom narodeninovom darčeku, že ide chlap takým jemným, hla, jemnejším hláskom na, ku, na kontrolu k uh, eh, urológovi a cestou naspäť stretne kamaráta a pýta sa ho, uh, kde si bol? A on vraví, no vieš, bol som na vyšetrenie u, urológa a čo, robil ti niečo? Ale nie, e, počul som, ako sestričky sa bavili, že dneška vyfúkavajú vajíčka, takže radšej som odišiel. <laughs> Hm? No, bol Lebo to bolo tesne pred Veľkou nocou. <laughs> Takže. Aby mu ich doktor nevyfúkol. Áno, áno. Mal mi takže on pekné. si to radšej premyslel. Mm -hmm. takže. No. Dobre, to by snať tento mail mohol byť za nami. Taký ďalší, ktorý je len otázkou jednoduchého rázu, možno odpoveď bude komplikovanejšia, nám poslal Mário, chcel by sa opýtať na konzumáciu kombinácie koreňovej kurkumy spolu s mrkvou a či je nutné dodávať aj korenie. No veď, aj mrkva, aj kurkuma a koreňová, alebo aj prášok, keď si kúpite v obchode, vždy posilňujú trávenie, takže kurkuma, škorica, zázvor, to sú tri také veľmi silné harmonizujúce korenia, keď s nimi dobre narábate, lebo samozrejme aj kurkumou si môžete narobiť chaos, alebo škoricou, keď si budete dávať väčšie dávky, alebo aj zázvoru, ale sú tri veľmi silné korenia, ktoré sú antibakteriálne, antivírusové, antiparazitárne, čiže tých antivlastností, je tam veľmi veľa a preto keď kurkumu a cítite, že má niekto slabšie trávenie, čiže takisto ako pre céru, keď vieme, že ona tam má rôzne tie zápalové procesy, aj to trávenie slabšie, ako písala teda e, pred chvíľkou sme rozoberali mail, že Andrejka a teda e, má problémy s trávením, tak určite kurkuma je výborná na zaradenie do jedálnička a kurkuma s mrkvou je úplne v pohode. Tiež sa zabávam, ako celý svet sa zbláznil a, a všetci to riešia, že no ak chcete lepšie využiť kurkumu, tak tam dávajte čierne korenie, a, lebo potom to bude mať lepšiu vstrebateľnosť aj vrem. A ako vy viete? Kto to povedal? To niekto povedal, niekto to tvrdí a teraz celý svet a väčšina ľudí a máte kurkumu s e, teda e, čiernym korením, lebo to má lepšiu vstrebateľnosť, alebo to má lepšie účinky, aj vrema to vám kto zespovedal. Čiže zoberme si, že z môjho pohľadu, ak by to bola pravda, tak korenie ako kurkuma rastie spolu s čiernym korením, alebo tú látku v sebe obsahuje. Čiže myslíte si, že príroda je dementná, keď to musím tak tvrdo povedať, že ona a, neskombinuje veci, že myslíte si, že k jablku musíte pridať ešte, čo ja viem, výťažok zo slivky, aby bol lepšie vstrebateľné. A v tomto sa ja vždy tak zabávam, ako ľudia týmto, že chodia a teraz a uveria tomu, lebo niekto na internete toto začal tvrdiť a teraz v štúdie, ja hovorím, počúvajte, veď na svete je toľko štúdií, ak by tie štúdie boli pravdivé, tak ľudstvo by muselo byť zdravotne na tom lepšie. Keď začala medicína, tak na svete bolo evidovaných nejakých 100 chorôb, alebo koľko, keď začínala medicína v tých počiatkoch, a bolo nejakých 100 chorôb. Teraz tie choroby, ktoré sú evidované, sa hýbu na nejakých 25 až 40 a viac tisíc, čo reálne my ani toľko orgánov nemáme. Čiže to zoberme, že každý orgán má, čo ja viem, asi 5000 rôznych druhov chorôb a každá časť nášho tela má takéto kvantum, čo je logicky nereálne. No a to všetko ale spôsobuje a zase sa vrátim k tomu začiatku, že vy fakt používajte sedliacký rozum a ja určite nerobím také veci, že no OK, ja keď si robím kurkumu, tak si vždy do toho pridám čierne korenie, lebo to bude mať lepšiu vstrebateľnosť. Lebo ja som zatiaľ nestretol človeka, ktorý je takýto, že používa tieto princípy a je takýto odborník v tom, že tento enzym, tamten enzym a takáto bylinka takto skombinovaná s takýmto korením a ja som potom vitálny a zdravý. Ak taký človek existuje, kľudne nech sa zastaví v Bratislave, keď pôjde okolo, hmm. má Uh, môžeme sadnúť, posadím na prístrom a ja by som bol rád vedel, pozrel by som si jeho oči, pozrel by som si jeho jazyk a pozrel by som, v akom stave to fyzické telo, že čo, že sú také jednoduché cviky, ktoré by každý človek zdravý by mal zvládnuť, tak by som sa pozrel na ňo a potom by som sa bavil, že či on je zdravý alebo nie je zdravý a teda tvrdiť niečo, lebo niekto má fakt dobrú hlavu a dokáže vám vysvetliť chemické vzorce, ale to je všetko teória. Pre mňa je podstatné prax a je veľmi dôležité, že či ten človek o rok, o dva, o 5, 10 rokov jeho mozog a jeho telo lepšie funguje, alebo je to taký rozklepaný vedec, ktorý ešte vie rozprávať, ale jeho telo ani energia už nie je taká žiarivá. A toto bolo to, čo mňa vždy fascinovalo, lebo ja som v živote nestretol nejakého majstra, ktorý by, keď ste mu doniesli obed, tak on sa pýta, a je tá kurkuma s čiernym, je tam kurkuma s čiernym korením, no není, tak mi to doneste, lebo to bude energeticky rozlaďovať a tie vločky náhodou neobsahujú takúto kyselinku, no toto vy tiež vymente. Čiže zoberme si, že Marcel Vanek má také, že e, knihu, že duchovno v prdeli a ono to vyzerá, že ľudstvo je v prdeli, lebo čo začínajú fakt ľudia riešiť hmm. a aké, aké, nehovorím, že toto nie sú dobré otázky do tejto relácie, to sú super otázky, lebo môžeme o nich filozofovať, a, ale určite sa zamýšľajte nad tým, že čo teda je správne a čo nie je správne a myslíte na to, že matka príroda vždy ale vždy sa snaží vytvoriť komplexnú, ideálnu potravinu a my ľudia robíme všetko preto, aby sme to rozobrali, rozdelili, vyťahli. Čiže taký pekný úlet. No keby, keby len to, ale viete, týchto lekárov napríklad, ktorí sa o nás starajú, e, ono, to zdravotníctvo sa za ostatných 100 rokov teda niekam posunulo, ale ja som vám lekárov nevidel sa postaviť pred kamery keď vidia, ako ten národ je stále chorľavejší, chorľavejší, nielenže apelovať na tých ľudí, ale aby e, začali tlačiť na výrobcov, prosím vás, už vyrábajte zdravé, potraviny, aby tí ľudia nám sa tu nezhromažďovali. My potrebujeme pred nemocnicami parkovacie domy. Sice tu v Banskej Bystrici parkovací dom, ktorý zýva prázdnotou, postavili na úplne inom mieste, než pred nemocnicou. Ale aby nám teda sa te, tie počty nenavyšovali, už pre Boha robte niečo s tými vašimi výrobkami, lebo to len ničí zdravie. Toto lekári nerozprávajú že by, že by apelovali na výrobcov. Im to v podstate niektorým, nechcem samozrejme všetkých brať do jedného vreca hádzať, ale im to dosť aj vyhovuje, že tam majú e, takýchto pacientov a také počty a odkladajú sa e, tie operácie a zákroky, lebo inak by sa aj oni snažili nejako aktivizovať, aj tlačiť na vládu a nielen kvôli svojim platom, ale aj kvôli tomu, aby teda e, mali v tých ordináciách, keď už nejaké prípady, tak e, čo najmenej, aby ich bolo. No určite, ale tak tamto by sme mohli sa o tom baviť veľmi dlho. No samozrejme. Ale pointa je, že čo to vlastne prinesie alebo neprinesie. Tak. Dobre, mám pocit, že hodinka taká rozbehová by mohla byť za nami. Dáme si prestávočku. Dnes je Dušana v kalendári a od roku 1942 medzi nami pobehoval aj Dušan Grúň, mal byť dnes narodeniny, už teda od minulého roka, keď nás opustil, tak to po druhýkrát oslavujeme bez neho, lebo zomrel v apríli. A vidíš, a ja som dneska Dušanovi grúňovi gratuloval k Beninom. A osobne? Áno. Bol si za ním? Nie, ale no. on, on hráva ping-pong za nás tým. Ja, vy tam máte tohoto ale nemá narodeniny dnes. Dneska nie. No a tento Dušan Gruň mal narodeniny, tak by som si dovolil opäť robiť prestávočky s jeho pesničkami a pokiaľ naši poslucháči sú na tom tak dobré, že si môžu aj zatancovať a majú nejakého partnera, partnerku vo svojej blízkosti, tak to pri tej nasledujúcej pesničke môžu skúsiť. Malý tvoj obrázok dávno od teba mám, ten nikomu za svet nedám za krásne ružičky, čo som ti daroval. A raz na pamiatku som ho vzal. Len si spomeň na prvý deň, keď som ťa tížko oslovil, v náručie vzal a prvým poskom som ti toľko slúbil že prídem pre teba, až budeš veľká. Keď ma budeš mať vždy rada. Podaj mi rúčku a poď so mnou. Povediem ťa krásnou kde malý domček má dve okienka. V jednom budeš šťastná ty a v druhom ja. Šťastím nám aj málo postačí. Hviezda naša cestu označí. podáš, tížko pošepkáš, že ma ešte vždy tak rád. šepkáš, že ma ešte vždy tak rada máš. Tak, takto v rytme Valčíka sme vklzli do tej druhej hodinky a propo Valčík je tanec, svojho času nebol vďačne prijímaný, mnohí to brali za predchodcu toho neskoršieho hriešného tanca. Mimochodom, pán Planeta, počujeme sa? Áno, áno. Ako ste na tom po tejto stránke? Dali by ste, Valčík, polku? No jasné, to, to sú veci, ktoré mi úplne uh, od radosti a ktáčem, keď môžem tancovať tieto tance. Nie, mne, mne táto forma tanca alebo tieto tance sa mi páčia, ja môžem sedieť, pozorovať, ja, mňa fascinujú tanečníci, ale toto nie je taká, že šálka moja, že by som si povedal, že idem si zatancovať vals alebo tango. To ja radšej pôjdem cvičiť, kliky, drepy, brušaky alebo nejaké bojové umenia. Mm-hmm. Každý, to je to, čo vysvetľujem, že každý z nás máme nejakú lásku, vášenie k určitému typu nejakého pohybu a ľudia by nemali robiť veci na silu, mali by to presne robiť s láskou, s radosťou, s vášňou. Čiže ja keď by som aj tancoval, tak si poviem, že dobré, je to zaujímavé, je to pekné, ale moja energia, keď, keď sú uh, bojové športy alebo, mm-hmm. alebo také, že cvičenie s vlastným telom. Tanec pri hrncoch. Nejaké, alebo nejaké také, že zážitkové, že čo ja viem, na bicykli idete po takom e, špeciálnom teréne, tak to je také, čo mm-hmm. je pre mňa určite zaujímavejšie a tanec tanec na ten sa vždy budem rád pozerať, ale... ale. ale viem si vás predstaviť v takom obleku, ako je na tom Miško so společenskými tancami? Už si niekedy išiel so svojou priateľkou na parket? No, tak ja som normálne chodil na tanečný, takže... Takže ja Valčík, chodil... pre teba ľahká disciplína. Áno, no pre mňa je to v pohode. Ja som strávil roky na tých tanečných rôznych. Huh. Takže áno. Dobre. No, bolo by zážitkom vidieť to. <laughs> po rokoch. Dobre, poďme na maily, bude nad čím tancovať a začneme tento vstup tým najdlhším, ktorým tu mám aspoň, mám pocit, že viac riadkov sem neprišlo. Je to od Martiny, a je to rozdelené na dva také bloky väčšie. Pekný večer prajem, chcela by som spojiť moje dva maily do slobodného vysielača, aby som doplnila info, ktoré bolo, nebolo zrozumiteľné z posledných dátumoviek lebo som nevedela, ako to vlastne funguje. Takže ďakujem za rozobratie dátumov rodiny, ale chcela by som sa ešte opýtať na syna. Jinová voda má v mriežke 4 dvojky a 2 štvorky. Nie je vôbec usilovný, ak ho chcem napríklad nejak opraviť, aby mal správny úchop, hneď ho to prestane baviť a odchádza. Ak ho prosím o pomoc, povie o, mne sa nechce, alebo nie, teraz nemôžem, mám prácu. Šteklenie nefunguje vždy, Ráno má čas e, s obliekaním, všetko mu dlho trvá, prozby nepomáhajú, krikom to sa rozplače, stále chce, aby ho niekto obliekal. Mňa to vytáča, keďže sa nevieme na čas niekam dostať. Manžel nejde tiež príkladom. Ráno, kým sa rozhýbe a vyjde z toalety a umie sa a potom je u nás iba krik a hnev. Bývame v dome, muž je nastavený porobiť všetko okolo domu, pomôže mi aj s deťmi, ale cez zuby a s hnevom syn často plače za všetko, kvôli náročnému stravovaniu sa zdržiavame skôr doma a nie je to príjemné. Z vašich rád e, varím e, končikaše, vývary, zaobstarala som si kurz varenia podľa piatich elementov, na ceste je objednaný pre syna uh, migastrin kvôli hit Sledujem vaše videá, všetko, čo sa dá, ale skôr v noci, lebo cez deň sa pri mojich kričiacich deťoch nič nedá súvislé vypočuť a nie to naučiť, písať poznámky. Mám doma knihu od pána Kvika s dvojitým Včkom. Neviem, čo skôr robiť, aby som pomohla rodine, najmä deťom. Neviem si to nejako vylepšiť e, s, trav, s varením. Manžel obľubuje hranolky, pečené zemiaky, každý deň meso, veľa pečiva. Cera nechce veľa, veľmi jesť nepomixovanú stravu Syn veľmi často vymýšľa aj s tým, čo málo popri svojich alergiách môže jesť. Trávim veľa času v kuchyni, keďže varím čerstvo a každému osobitne. Keďže syn nemôže vajce, ale bez vaječného manžel nechce, takto už máte dva hrnce, meso málo korenené pre syna, meso pre manžela, cére kaše s ovocím a zeleninou, deti stále plačú, papať, papať, ja niekedy nemám silu ani pokrájať tekvicu. Vždy, keď sa neponáhľam, nestíham variť, tak snáď kurz mi to vyrieši. Keďže k telefonátu sme sa nedostali, bola som na Vitalfeste, ale asistentka Lenka vravela, že nie som poznačená na zozname konzultácií. Posielala som vám maily, ktoré sú nižšie aj správu, ale boli ste v Poľsku. Cera má dve peťky, e a mne pripadá ako ksena, kope, štípe, ak sa jej niečo nepáči. V noci ma ťahá za vlasy, to robil aj syn, keď bol malý. Nekľudné noci nikdy nekončia, obaja nechceli spať v postielke kvôli exému a škrabaniu. Snažím sa robiť zmeny, ale samozrejme byť vedomý a nie bezvedomý je dlhodobá práca, tam sú nejaké tie smajlíky. E, spomínané maily, e, som mama Kou, skoro 5-ročného syna, Jinová voda, s potravinovými aj nepotravinovými i pelovými alergiami a hit. Eh, to je tá histaminová intolerancia, tuším, no a sledujem, učím sa ohľadom stravovania a životného štýlu. Aspoň to, čo stíham po pri náročnom stravovaní pre celú rodinu. Okrem syna mám 16-mesačnú dceru, Jangový kou a tá má teda hit. No, to by bola prvá časť tohto mailu, ak chcete reagovať. No, Uh, tak ako bolo písané, ja som bol v Polsku, takže tak či tak ja keď mám nejaké veci, tak uh, nevždy môžem riešiť, čiže mám vás poznačenú v rámci toho, aby som, sme sa spojili a porozprávali a rozobrali. No ale v skratke, je dôležité si uvedomiť, že je zbytočné sa rozčulovať nad sinatorom, keď táto e, sa správa tak ako syn, že všetko mu ide. Takže je zbytočné tam kričať, lebo krik nikdy nič nevyrieši a človek len prichádza o energiu, lebo tým, keď bude mať viac rokov, vraví, mama, čo kričíš na mňa, veď sa pozri na otca, na otca. Keď je to chlapec, no tak je to kopia otca. Takže keď ste videli, že manžel je trošku motáčik, no tak si ma zvážim, že či chcem s týmto mužom mať deti, alebo nechcem mať deti. Lebo deti získavajú energie rodičov, No a keď je to chlapec a vidíte, že no, na maminku sa teda fakt nepodal, lebo má svoje ranné rituály, no tak nič s tým nenarobíte, poviete jej dvaja. A jedno z pravidiel, ak budete na deti kričať, hnevať sa, rozšulovať, nič s tým nezískate, a keď je zle, tak robte to, že deti šteklite. To znamená, ja mám, teraz vám som prezradil najdrahšiu techniku na svete. Normálne 50 rokov svojho života som ju objavoval, zdokonaloval, vylepšoval. Robil som neuveriteľne veľa štúdií na to, aby som prišiel na to, že hm, túto techniku už teraz normálne môžem predávať, mám ju patentovanú nie, robím si strašnú prdel. Platí jedno pravidlo. Na deti, aj teraz som bol u kamoša a už som tam bol druhýkrát, takže s malým som kamarát. Zoberme si, že ja prídem jeden deň na, na, na prídem na hodinu na návštevu a ja za hodinu si snad dokážem naplniť kredit u detí a potom, keď prídem na druhú návštevu, tie deti ma majú radi. To znamená, ľudne by som sa ešte pohral pol hodinku s ním a rodičia poviem, môžete kľudne odísť. On úplne bude v kľude, my všetko zvládneme. Takže odpoveď pre všetkých rodičov platí to, že treba si zaviesť doma denne hru. Šteklím minimálne 10 minút a jaším sa s deťmi. Naháňačky, šteklenie, chovávačky a Väčšinou mami povedia, ja na to nemám čas, ja musím variť, ja musím toto robiť. Poviem drahému, pozri, robíme to pre mladého, ty keď chceš, tak si ho dokoreň. To znamená, veď ale on nemá manžel 5 rokov, aby je, jemu kráľovi to musela robiť špeciálne. OK, keď je syn a má zdravotné problémy, tak to urobím kvázi pre syna a manžel nech si to dochutí do korení. Že tuto sú základné princípové chyby, ktoré väčšina ľudí vo vzťahu majú nefunkčné. No a ženy namiesto toho, aby to prakticky riešili, samozrejme my sme sa bavili v Košiciach a je to voľba manžela. Platí jedna z vecí, vy nemáte meniť manžela. Ak manžel je v nejakom štádiu a ide nejakým smerom, tak poviem, drahý, ja ti budem variť za podmienky, že ty niečo pre mňa budeš robiť. Nerobíš, nevarím, bodka. A je to. No ale to potom by sme sa hádali. A prečo hádali? Poviem, OK, čo robíš pre mňa? To znamená, to, že pracuje okolo domu, to je teda veta, že keď, keď toto počujem, tak sa spýtam, koľko robí manžel okolo domu? No, že stále. A čo robí stále okolo domu? Takže uh, zoberme si, že ženy perú, žehlia, varia, upratujú, učia sa s deťmi, po prípade ešte chodia do obchodu na A nákupy. oni to stíhajú všetko naraz. A, a robia to denne. Dobre, mm. nákupy možno nemusia robiť, ale každá priemerná žena, keď, keď sa stará o domácnosť a o deti, tak robí tak 6, 7 činnosť. A teraz čo robí muž? Muž chodí do roboty, takže by mal zarobiť dostatočné množstvo peňazí, aby žena nemusela pracovať alebo mohla robiť hocičo, ale nemusela sa vôbec starať, či majú dosť peňazí. To je prvá vec. A druhá z vecí, ja to vždy, už som mal niekoľko klientiek a dokonca aj na kurzoch a keď mi toto začnú rozprávať, že on robí okolo domu a čo robí okolo domu? No toto, toto, toto, to. dobre, a čo robí v zime? Veď v zime sa nedá nič robiť, to znamená odhrabávať sneh maximálne. Takže čo robí? Aha, takže on 2-3 mesiace nerobí nič. A keď, tu, keď vonku prší, tak robí čo? Keď celý deň prší, tak robí čo? To znamená, a zrazu, keď sa začnete s tými ľuďmi rozprávať, tak zistíte, že oni E, robia samozrejme činnosti okolo domu, ale nerobia toľko hodín, ako robia ženy. Takže platí jedno z pravidiel, ak e, si nerozdelíte činnosti, ak si nenastavím lepšie tie pravidlá v, e, v byte alebo v dome so svojim manželom a so svojimi deťmi, no tak mám dve možné cesty a to je že sa mi objaví choroba, alebo budem viac a viac a viac kričať, až sa niekde nezrútim. Deti vám vyrastia a vyrastú a čo si budú pamätať? Maminka je tá, čo kričí a táto je ten, čo nás uplatal. Takže myslíte si, že budete mať dobré vzťahy so svojimi deťmi? Nie. Zoberme si, že mm-hmm. naša dcera má 20 rokov, ja 20 rokov a naša dcera nebolo dieťa, čo vám sedí na nočníku a odídete do obchodu a vy sa vrátite a ona sedí na nočníku. Keď ju videli niektoré klientky, keď ešte bola malinka a behala po obchode a po predajni, lebo my sme tam mali 150 metrov štvorcových priestory, aj s prednáškovou, potom manželka tam mala maserský salón, kozmetiku. Takže ona v tých priestoroch tak pobehovala, predajne do skladu a takto. A keď ju niektoré klientky videli, tak hovorili, že počúvajte, vy máte aké živé dieťa. Ja vrem, ona nie je živá, len vy ste unavení. <laughs> A tuto platí to isté, že ak ja nemám energiu, tak to dieťa má svoje nastavenie a nejakým spôsobom funguje. Keď mi začne plakať, jej plač je na to, aby som šteklila a začnem ho štekliť. Viete, ako rýchlo sa na, odnaučí plakať? Len syn presne vidí, plačem, maminka mi dá pokoj, alebo ma objíma, alebo ma stíska. No a potom samozrejme taká vyzerá generácia chlapcov, čiže ak ženy nenarobia nič a poviem, mladý muž, vieš, kedy sa môže plakať? Keď si spadol a buchol si sa, alebo keď sa ti keď si zažil niečo veľmi, veľmi smutné a to, že sa ti teraz nejak nechce alebo toto a ty ideš plakať, to znamená, že musíme štekliť a ja by som ho šteklila jedno a koľko by plakal, budem ho štekliť vtedy, kým sa nerozosmeje a zrušíte ten program, lebo to dieťa už od mala sa naučí, že keď zaplačem, maminka dobehne, keď neplačem je v kuchyni. Aha, plač je gombik na maminku. A malý robí presne to isté. No my sme už tieto dátumy, ktoré tu mám, riešili v predchádzajúcej relácii všetky štyri, aj Martiny, aj manžela, aj syna, aj dcery, takže toto nemusíme. E, mám tu aj tú druhú časť e, mailu, kde sa rozoberá e, to, čomu sa všetkému venuje a čo chystá na raňajky, na obed, na desiatu, na olovrant, na večeru. Neviem, či to chcete prejsť celé kompletku, Eh, nemusíme, ja ju určite zavolám, lebo tam treba, základ je, že musí sa nastaviť jej nastavenie v rámci rodiny, mm-hmm. lebo ak to tam nebude nastavené, tak bude ťažko čokoľvek riešiť. Lebo ja už som bol vo veľa rodinách, kde keď, sa, keď som sa bavil s deťmi, môžem vedieť, prečo to tak robíš, a to dieťa, no o to robí ešte horšie veci, alebo mama robí horšie veci. Takže tam, tam neurobíte nič. To znamená, tam sa vám veľmi málo zmení. A platí jedno pravidlo, že e, deti a manžel nemusia urobiť nič, lebo vy tu nie ste od toho, aby ste ľudí tlačili, aby sa menili, ale ja som tu od toho, aby ja som bola šťastná. A ak to teda nie je možné fungovať a nie je možné sa s deťmi dohodnúť, no tak treba si s nimi sadnúť a povedať, že buď budú niečo pre maminku robiť, alebo keď nebudú, tak maminka tiež nezačne robiť. Hmm. A veľa rodičov má taký prístup, veď ale to sú deti, ja nemôžem k nimi tak pristupovať. Počuli ste tie dátumy, tri, čo sme sa bavili na začiatku, to sú veľmi vnímavé deti, veľmi silné osobnosti 5., 15., 25., 5., 5., 2025 oni majú, budú mať len jeden problém, že v malom tele bude veľká osobnosť. A keď k ním niekto príde a začne na nich šušľať, že jej, ty si taký ty taký peknúčky, tak on to na, na vás bude pozerať a vraví, tomu, vypadli zuby, alebo chodí k zubárovi, keď tak šušle, že nevie normálne rozprávať. Takže nie, nie všetky deti sú takéto. No a, a u Martinky platí veľmi dôležité. Ona je oheň, ona sa má smiať a tešiť. Ak začne kričať a stresovať, tak krik spúšťa kortizol, čo je zápalový proces, takže tam sa nič nezmení. Ideálne by malo byť, že dohodnem sa s deťmi, že keď uvidíte maminku kričať, tak si dá 50 zdrepov. Alebo vám kúpi uh, pôjdem s vami na zmrzlinu alebo niečo a deti vás budú kontrolovať. Ale nemôže preta rodič kričať na deti, veď dieťa nie je hluché. A keď začnem kričať, tak aj tak nič nevyriešim, lebo tie deti, keď majú toľko štvoriek, tak sú, majú silné sebavedomie a aj tak neurobia zmenu. S nimi sa treba rozprávať, rozprávať, rozprávať a rozprávať. A ak cítite, že veci nefungujú, tak sa dohodneme, keď budem mať cestu na východ, ja prídem a, a posadím si s vašimi deťmi a naučím ich veci a keď mne klienti tvrdia, že to nefunguje, ja vrem, no dobre, tak prídem na návštevu a uvidíme, že či to funguje alebo nefunguje. A mhm. zatiaľ som nemal dieťa, ktoré by sa nedalo zvládnuť, aj keď Uh, Michal má Dominika, to už sme spomínali, že je to taký živel, ale aj v tabore ja som ho zvládal. To znamená, zvládal som ho tak, že ja som bol v pohode, on síce nebol v pohode, ale to bol jeho problém, lebo si vytvoril a mantinely. Za normálnych okolností, keby to bolo moje dieťa, poviem výborne, nechceš dodržiavať pravidla, kľudne sa môže zbaliť a si nájsť, hľadať bývanie. A ľudia povedia, ale to je nezodpovednosť to vy by ste sa mali ako rodič postarať a ja takým rodičom poviem, no dobrá, čo hovoríte na to, že deti v šiestich rokoch chodia robiť do fabriky v Číne alebo v Afrike zabíjajú a strieľajú zo samopalov v 6, 8 alebo 10 rokoch. Takže čo vy tu hovoríte o tom, čo sa má alebo nemá? Čiže moderná spoločnosť robí z, z detí alebo z tejto spoločnosti, že je to fakt zvláštne, ale tam, kam my sme sa dopracovali s tou lenivosťou a s takým tým empatickým prístupom, eh, my si všetci pamätáme, my sme deti také postkomunistické, šťastí komunistické, kde učiteľ v škole bol si drzý, nastav ruku daj si prsty dokopy a tak vás udrel po prstoch pravidkom, že ste všetkých svetých videli hm. a, ne, a neskúšali ste to druhýkrát. A keď ste to skúsili, dostali ste zase. Ja nehovorím, že toto je na dobrá metóda a najúčinnejšia, ale aj tie deti potrebujú vedieť, odkiaľ pokiaľ sú hranice, lebo nestojí to Martinka na tom, aby ja som sa stala, že som žena, ktorá je len vystresovaná, len kričí a neteším sa zo života, lebo to je lepšie sa zbáliť a povedať, že OK, nepačí sa vám, nedodržiavate pravidla, no tak jedna z hier, zbalím sa a odídem na týždeň preč. A nech si tam oni bačujú. A nejak to budú musieť zvládnuť. Lebo pred... A ženy povedia, veď ale to nie je normálne. Aj vrem, a čo je na tom? Predstavte, keby ste zomreli, tak manžel bude musieť vedieť nejak sa postarať o deti a oni nejako budú musieť fungovať. A to už a je bez možno... návratu. No a, a možno tam pochopí, čo všetko ste robili a keď sa vrátite, tak bude možno inak pristupovať k vám, ako teraz sa k vám správa. Hm. Mail nepotrebujete preposlať, kontakt máte. Prepošlite mi ho. Pošlem vám to. Tu. Uh-huh. Dobre. Ja si to, ja si to tam ešte pozriem, budem s ňou komunikovať, Aha. ale hovorím, že pointa je, musí sa zmeniť, nie riešiť, že čo je a čo nie je, ale musí sa vytvoriť to, aby Martinka bola v ľude v pohode a ostatné veci mm-hmm. budú už potom tak sa postupne všetky opravovať. Sem tam nám ten váš mikrofón robí šarapatu, vystrelí to. Nie je to často, ale stáva sa, neviem, ako ho máte nastavený. Čo vystrelí? Ten mikrofón, ako keby ste zrazu boli o 300 metrov bližšie a potom zase sa stratíte dozadu, kde ste väčšinou. Tak neviem, že či tam nemáte nejaký chybný kontakt, ale nerobí to, vravím, často, len to sem tam urobí. Tak na tom zvuku to cítiť, ale môže byť, že vy za to v tejto chvíli vôbec nemôžete. Ja prejdem zatiaľ k ďalšiemu mailu ktorý nám napísala Včielka Mája, ako ona píše, som Turbo Včielka Mája. My sme tu svojho času mali pani Večerovú v rámci maratónu, tak teraz tu budeme mať jej dvojničku. Napísala nám nasledovné pekný podvečer Petrovia a Michal. Zaujíma ma rozbor dátumu narodenia mňa a môjho priateľa Vilka. Som turbovčielka Maja, narodená 14. januára 1977. Momentálne doliečujem vyvrtnutý členok Turbo včielka, tak ma nazval môj priateľ, lebo som trochu väčšia pracovitá včielka. Možno sa pán Planeta rozpamätá na Košice, kde sme sa stretli. Zdravotne som celkom v pohode, neberiem žiadne lieky, sem tam nejaké vitamíny, čagu, greenway, chlorelu, D, magnézium, zeolit na prečistenie. Žlčník už roky nemám, som všežravec, zelenina dusená, surová, kvasená, meso, kúra, králik a morka, všetko z vlastného chovu, ovocie hlavne v sezóne. Keď si otrhnem priamo v záhradke, slabosť, syry a sladké, niekedy necítim potrebu niečo mlsať a niekedy by som spráskala do seba aj celý kartón. Sem tam mávam zápaly dutín, hlavne z jary, také v podstate z hodiny na hodinu a mi ide od tlaku rozstreliť, trvajú týždeň, užívam domáci propolis, sirup z ihličia, preplach nosa slanou vodou, mávam nepokojné nohy, hlavne večer, chodievam spať okolo pol desiatej až pol jedenástej, vstávam okolo 5. 6. ráno, pomerne často sa v noci zobúdzam, okolo pol druhej, niekedy zaspím i hneď, inokedy až po hodine dvoch. Životný štýl, taký normál, keďže som konštruktérka a sedím v práci pri počítači, tak doma nesedím pri televízii, keď už tak výnimočne mobil počúvam viac. Rôzne vzdelávacie a rozvíjajúce relácie, aj vás musím poznamenať, že v Košiciach počúvať prednášku Petra Planietu bolo zaujímavé Keďže všetky relácie, čo počúvam, si prehrávam z archívu v rýchlosti 1,4 až 1,6, takže naživo pán Planeta rozpráva príliš pomaly. <laughs> Tam si vás nemôžu pustiť rýchlejšie, keď sú zvyknutí na rýchlosť. No, no pohybov... Oh, pardon, pardon. <laughs> to stačilo len povedať. Pán Planeta, pardon. Ja vás počúvam Môžete, by, môžete trošku zrýchliť, tak aby som išiel na, na rýchlosť 1,5, aby ste to všetko <laughs> pochopili, aby som to... Le, lebo ona váš hlas v pomalej verzii asi ani nepozná. <laughs> Áno, áno. Takže není problém, čo by sme pre našich poslucháčov aj na verejnej prednáške neurobili noc. <laughs> Lebo viete, to boli ako v tej rýchla rota Čipa Dejla, tak tam mali tí herci trošku upravené hlasy, aby mohli rozprávať za tie beveričky, či čo to tam pobehovalo. No a keď Michal Gučík, tuším, a Kamila Magálová tam boli, keď, keď rozprávajú bežným spôsobom, tak ich nikto ako Čipa a Dejla ani nemá možnosť zaregistrovať. No ale aby som dokončil prvú časť tohto mailu, tak eh, super turbo včielka Majka pohybovo spolu s priateľom, plávanie od skorej jary vo vode, chodenie na boso po záhrade, potoku celoročne aj v snehu, nie každý deň, ale často, len čo v jari vylezie zo zeme pľúcnik, už ho jeme, Pokračujeme 9 silom, prvosienkami, púpavou, cesnakom, borovica, chodenie na túry, aspoň raz cez víkend nejaké minimálne 400-metrové prevýšenie, aby sa to rátalo. Môj priateľ chodí viac, preto si myslím, že má v dátume asi aj 100 dvojok. On by aj každý deň šľapal a ťahal ma se so sebou, preto si myslím, že aj ten môj vyvrtnutý členok mi alebo nám dal vedieť, že spomaliť, keďže neraz som šla na túru s veľkým odporom, čiže na silu. Rada pôjdem, ale neznášam preteky do kopca. Ja si ten výstup a les chcem vychutnať a nie o dve hodiny byť naspäť doma. Pre mňa je skôr sadnúci niekde pod lesom, na vrchole kopca a počúvať to ticho. Som taká dumajúca bytosť, niečo vylepšovať, riešiť, špekulovať v tom dobrom. Som v podstate pokojný človek, ale mám aj hranice a kto ich prekročí, zožne búrku to by som bola ja. Zaujímajú ma moje čísla, čo potrebujem posilniť, čo mi chýba, čoho mám veľa a na čo si dávať pozor. No tak dajme najskôr mriežku. To je toho 14.1.1977. No dobre, tak tam vychádza ju 4 jednotky. Uh. Jedna dvojka, dve trojky, jedna štvorka, a potom 5, 6, nič, dve sedmičky, jedna osmička a jedna deviatka. No, takže je zvláštne, že keď zoberieme a dobre počúvate tie maily, ktoré ľudia píšu, tak v tom maili nájdete také rôzne vety, ktorý si, ktoré si protirečia, lebo ak môj priateľ má toľko energie a Eh, že by mohol robiť túru a stále ma niekde ťahá, čo je jedna z vecí, ale nejak sa to bije, lebo ľudia, ktorí majú veľa energie, nikdy nehovoria ľuďom, ktorí majú menej energie, že sú ako, uh, ako to má na, na včielka, čo? Eh, super turbo včielka. No tak to nikdy nebudete, lebo keď je niekto super turbo včielka, tak to je preto, lebo pre vás je veľmi výkonná, veľmi rýchla, veľmi pracovitá, ale keď je niekto výkonnejší a pracovitejší, tak nebude volať. Predstavte si, že Ferrari nebude hovoriť, uh, dajme tomu Ford Fieste, že je to športové verzia. To keď si bude takže uh, robiť prdel z neho, tak mu bude si robiť srandu, že... No, trabant, šport... ty si Trabant Super Turbo. Hej, že ty si super turbo a že si na mojej rovnakej úrovni, čiže tam toto takto nerezonovalo z, poho, z, po, z pohľadu toho, ako to bolo napísané. Takže tam bude, neviem, či priateľa tam je datum. Máme aj toho, nebojte sa. No, Chcete no dobre, tak to, to či... som zvedavý, uh-huh. lebo uh, tam je signál, že možno priateľ miluje šport, ale ostatné činnosti zase nerobí a platí jedno pravidlo. Ak majú vaše vzťahy fungovať, tak musí by, musia byť vzájomne. Žena do vzťahu neprišla a páni, mali by ste si uvedomiť, že ženu si do vzťahu a do vzťahu so ženou nejdete preto, aby vám prala, žehlila, varila, upratovala a ak ona povie, že tieto činnosti miluje a že ich robí rada, tak keď ste múdry muž, tak jej s tými činnosťami určite, určite budete pomáhať a budete ju odľahčovať. Lebo ak to neurobíte, tak každá žiarivá, úžasná bytosť, ktorá vám prvé roky v manželstve žiarila, sa potom časom môže premeniť na nejakú tigritu a, a vystrkávať driapky a stále aj pazúriky, aj zúbky a škriabať a byť nepríjemná a vy sa potom budete čudovať prečo. No lebo ste dovolili úžasnej bytosti, aby sa premenila na tetú upratovačku, služku alebo čokoľvek. Mm. Takže v tomto prípade si to treba strážiť. No a samozrejme Mária pri tých všetkých e, činnostiach e, občas potrebuje výsť na kopec, oddych, pokoj a ona má dostatočnú silu, lebo je jínkou. Váš patogén je vlhko a predispozične by ste si mali dávať pozor na obličky močový mechúr a srdcovo systém. No a čo sa týka mriežky, tak ego je tam silnejšie. Uh, dve trojky to znamená o múdrosti, čiže vidíte, že není problém si púšťať relácie takto, že v zrýchlenej verzii. Ja napríklad, keď... No mnohí to majú hlavne preto zrýchlené, lebo aj my často urobíme reláciu, ktorá má viac ako 4 hodiny a oni tie, za tie 4 hodiny toho chcú stihnúť viac, takže ich to niekedy naozaj núti k tomu zrýchlenie si to vypočuť. Áno, ale sú napríklad ľudia, ktorí potom nezachytia tie informácie, lebo tá mysel môže byť pomalšia, alebo nemusí byť schopná sa v určitej rýchlosti sústrediť. A niektorí Tato... zase takto čítajú knižky, že dokážu zhltnúť knihu, ktorá má 300 strán za pár hodín. No, a to je to, a to je na tomto famozné, že vy si viete vytiahnuť tie podstatné informácie, lebo aj my niektoré veci rozprávame a pre niekoho to môže byť trošku natiahnuté a pre niekoho sa vysvetlí to, čo on potrebuje pochopiť. Mm. Takže reálne človek by mal byť schopný zvládať aj takéto veci k, a učiť sa rýchlejšie. Ja vysvetľujem tam, že keď niekedy pozerám film a zaujímavá, ako dokončí, No tak si pustím popri tom ešte druhý film, lebo tento je taký nudnejší, tento si pozriem a tento je zaujímavý. No, niektorí majú aj dva obrazy už teraz, lebo aj toto sa im dá a pozerám že... Nie, nie, mi, zasvietil mi mobil, zlakol som sa, že ste vypadli, pán Planeta. Nie, nie, tu som. Hm, dobre, dobre. takže niektorí, aby stíhali, tak majú aj dve obrazovky pustené, alebo dokonca už sa robia tie televízory, takže v jednej obrazovke si dáte malú obrazovku ešte na bok, lebo niekto chce sledovať hokej aj futbal zároveň. No, ale toto je napríklad vec, ktorá sa moc neodporúča, Takisto ja to niekedy robím, ale nerobím to vždy. A prečo? Lebo najhoršia vec, ktorá spotrebováva energiu a vyčerpáva mozog, je multitasking, odborne, takto sa tomu hovorí. Čiže keď robíte veľa činností naraz a prepínate to, to znamená, že najskôr sa sústredím na hokej, potom na futbal, potom sa zase vrátim hokej, potom futbalu. Ženy robia perem, žehlím, varím, učím sa, odbehujem také, pečiem koláče. Tak asi to majú z muziky, lebo keď počúvajú veľký filharmonický orchester, tak si povedia, no však keď môžem ten počúvať, lebo tam naraz hrajú husle, trombón, ja neviem, kontrabás a podobne, tak to aj pri sledovaní programov stihnem. Hej, ale je niečo iné zvuk a niečo iné obraz a niečo iné informácie. <laughs> Áno, decka už ticho, nemôžem počúvať všetkých naraz. Áno, áno, lebo to je iný orchester. No ale keď, keď to zoberieme, tak presne to, keď sa deti takto, že majú nejaké spory, tak si to môžem pustiť ako muzikoterapiu a teraz počúvať, ako moje deti krásne sa medzi sebou doťahujú. Áno, jeden deti... cez druhého kričí. Áno, a, a, a vy tam stojíte, usmievate sa a teraz, a mama, čo na to povieš? A vy stojíte, uspievate. Mama, veď niečo povedz na tom. A stojíte, usmievate sa. Mama, tebe niečo je? Stojíte a usmievate sa. A takýmto spôsobom tie deti sa vám prirodzene ukľudnia. Je, niekedy vyskúšajte, že a, keď bude konflikt detí, alebo tak si len príďte k ním a takto si čupnite k ním a len tak sledujte. Mm-hmm. A buďte ticho a vám garantujem, že tie deti vyhodíte konceptu a oni sa utišia. Mama, niečo chceš? Alebo... <laughs> A, a vy len budete zase stále ticho. Halo. Mama, stalo sa ti niečo? A vy budete ticho. Čiže zoberme si, že vy nepotrebujete milión 500 techník, Potrebujete len sami seba poznať. Že keď sa vrátime k Márii, ona to napojenie na to duchovno má silné, pevné. Nemyslím si, že až taký rýchlik, ako to popisuje priateľ, bude zaujímavé vidieť, čo, že aký je priateľ. Hmm. Nakoniec zistíme, že on je rýbik nejaký. No ja len dúfam, tak. že dátum jeho narodenia, hlavne ten ročník je v poriadku, že tam nie je preklep, lebo by mal byť od nej o 16 rokov starší. No to nevadí, to už dnešnej No a má 64 je... a je naspidovaný veveričiak. Tak, eh, čiže Mária vie, že patogen vlhko, inkov, najslabšie obličky a element oheň. No a poďme na toho veveričiaka, to som no, zvedavý. No, Bzučo Vilko, zrejme bude William, lebo nemám tu iné meno. Možno k nemu prídem počas čítania. Narodený 2. 4. 1961. Bzučo ako odvodenie od včely, ale hlavne preto, že veľa rozpráva, rád sa počúva, niektorí chlapi sú ukecanejší než my, ženy, alebo to môžeme nazvať darom rečí čím ma neraz vytáča, keď chcem mať chvíľu pokoja. Takže môj bzučo, ako som už vyššie spomínala, rád je v pohybe, cvičí každý deň, buď posilovňa, stacionárny bicykel, kliky, alebo ide bicyklom do práce, čo je 50 km denne. Jedáva veľa zeleniny, jablk viac než ja, meso, pečie domáci celozrný kváskový chlebík, slabosť čokoládka, sladké pred spaním, ranejkuje o 9 a potom večeria okolo 18.30 a do 22. máš krtí sladké a ráno je problém s vysokým cukrom. Jeho problémom sú napriek všetkému, čo pre seba robí cukrovka a tlak, v noci sa mu zastavuje dých a boľavé klby nielen na rukách, ale aj ramenách. V niektorej relácii ste spomínali, že ste niekomu upravili upravili cukor pomocou Greenway jačmeňa, Vyskúšal, nepodarilo sa. Možno by bolo vhodné iné dávkovanie. Užíva rozličné preparáty a doplnky MMS, kyselina, e, tioktová, CBD. Používa denne kivadlo na kontrolu vhodnosti preparátov pre telo. Je to filozof, má prehľad nielen o medicíne, alternatívnom liečení, filozofii, psychológii, kvantovej fyzike, ale o všetkom. Je to energeticky silne pozitívny, pozitívne nabitý človek, tiež ste sa stretli v Košiciach, takže zaujímajú ma jeho čísla a či tam má naozaj tých 100 dvojok a tiež prečo nechápe, že v noci potrebujem ticho a tmu bez kadejakých svetielok z hodín a chladničiek. Páčilo sa mi, ako ste radili vyskúšať novú známosť, zobrať natúru do kopca, to skôr on mňa ťahá, vyskúšať ako varí, varí výborne a dať mu deti na starosti, to radšej ani neskúšam, lebo ho nájdem s deťmi skákať zo skrine do perín. <laughs> no, pri stretnutí v Košiciach sme sa dohodli, že vám napíšem, tak je to tu a ďakujem za, alebo ďakujeme za odpovede. Takže Vilko v celej nádhere odkrytý. No, tak daj riešku, Michal. 2.4.1961, ak je to teda správny termín. Dobre, 2.4. Čiže 4 jednotky. Tiež. Áno, aj keď by to tak človek nečakal. Dve dvojky, jedna trojka, jedna štvorka, jedna peťka, jedna šestka. Uh mhm. -huh. Takto pekne po jednom. A sedmička, osmička chýbajú a dve deviatky. Uh mhm. -huh. No tak taká veverička to nie je, ale tým, že vilko je im drevo, jeho patogen je vlhko a najslabšie, to máte rovnaké, lebo on má tiež najslabšie obličky močový mechúr a, a srdcovo systém, takže preto on ideálne športuje, ale keď má všetky, všetky takéto informácie kvantové, čo tu bolo spomenuté, nerozumiem Prečo? Večer do seba tlačí sladké. Takže hmm. ak, má, ak má samozrejme niečo zabrať, tak on si potrebuje vytvoriť rovnováhu a ako náhle má chud na sladkosti, je tam signál, že tam má niekde nerovnováhu. Buď telo preťažuje, alebo nevie oddychnúť, nevie vypnúť. A zase platí jednoduché pravidlo. My sme s manželkou 19 rokov spolu, lebo sú nastavené pravidlá a tie pravidlá sa dodržiavajú. Takže keď budete mať otázočky, a, prepošlite mi tento mailík, ano. ja vám napíšem, budete mať kontakt na mňa a kľudne zavolať. Jedna z vecí, keď je spánok, keď sa spí, má byť totálna tma. Ak chcete si predložiť život, tak ho viete predložiť kvalitným spánkom. To znamená, ideálne je, ak ste niekde v prírode, tak tam pouličné osvetlenie nemáte. Ak bývam v dome a máme pouličné osvetlenie, tak si kúpte masku na oči, aby ste spali v totálnej tme, lebo tie oči sa vám budú, uh, môžu jemne keď už človek zaspí, tak sa podchýlia tie viečka, že nie sú úplne zavreté, takže to svetlo tam preniká a tým pádom e, v, e, v rámci toho snového procesu neprebiehajú také procesy ideálne, aké by mali mať. No a vaša veverička, aj keď tvrdí, že aká je veverička, ale musí si vytvoriť rovnováhu, lebo nekvalitný spánok, alebo tam boli nejaké tie pre, prejavy toho pošk- e, nerovnováhy spánku, sladkosti. To, to všetko naznačuje k tomu, že je veľmi dôležité, aby si tie veci poupratoval a zavete jednoduchú vec. On je in drevo, takže ak zje čokoládu, tak bude hodinu, ak si dá viac ako dva pasiky z čokolády, tak bude za polku čokolády hodinu sedieť bez pohnutia a bude sa pozerať a, a nehýbať. Ak zje celú čokoládu, tak bude dve hodiny sedieť, alebo mu dajte zubnú kavku a bude dve hodiny umývať vaňu zubnou kevkou. To nič horšie pre drevo nie je. Stereotypná práca, alebo a, sedieť na mieste a nič nerobiť a teraz len sedieť. Takže nastavte si to tak, aby ste to upratali, aby ste to dorovnali, lebo je úžasné, že e, Vilko toľko športuje, že sa tomu venuje, ale platí to, že keď športujem, potrebujem mať formu relaxu, čiže to, čo včielka mája, cíti dobre, že Niekedy potrebujete sa stíšiť, potrebujete ísť do ticha, potrebujete vypnúť. Takže uh, viete si zaviesť napríklad aj jednoduchú hru. Že si poviete, že od 8 hodiny už nerozprávame. Že si zavie, zavediete, viete, koľko energie ľudia ušetria. Robia sa také rôzne očisty a to je napríklad, volá sa to vypasána, kde sa robia špeciálne očistné techniky, ale ste týždeň v tichu, že nerozprávate sa s nikým. Aj keď stretávate ľudí, tak len e, pokývate hlavou alebo nekomunikujete. Niekedy si skúste teda s Vilkom zaviesť, že máme napríklad víkend ticha. Že sa zobudíme, usmejeme, ale nekomunikujeme. A uvidíte, ako sa vám môžu zmeniť určité aj energetické úrovne toho tela, lebo hm, veľmi veľa ľudí míňa energiu, takže rozpráva o veciach, ktoré nemusí rozprávať. Preto aj ja napríklad, keď mám za sebou, že nejaký víkend prednášok alebo takýchto, alebo nejaký kurz tak ja potom ten druhý deň mám deň ticha. Že väčšinou si dám uh, voľno, že pospím si dlhšie, potom uh, pracujem, ale nie, nerobím to, že napríklad idem a teraz sa intenzívne rozprávam. Aj moja manželka vie, že napríklad keď niekedy v, ne, v nedelu prídem po očiste, tak poviem drahá. Teraz bude buď v tichu, alebo si pustím nejaký dobrý film, a nezapnem si knihu na počúvanie, lebo aj ten mozog si potrebuje vypnúť. Takže si pustím film, kde viem, že tichu v úvodzovkách zrelaxujem, že ja nerozprávam a potom na druhý deň manželke vyrozprávam. Len viete, Takže... niekedy to býva problém, lebo povedzme, vy ste boli napríklad na nejakej prednáške a manželka doma, v tichu a vy prídete domov z prednášky, kde bolo veľa ľudí a chcete ticho a ona práve vtedy chce ísť s vami do spoločnosti. Áno, ale tu si treba uvedomiť, že my sme vo vzťahu a vzťah keď má fungovať a nemá to byť manipulácia, tak to musí byť dobré pre oboch, nie pre jedného. Tak jasné, len ona čakala celý čas, kým ste vy sa realizovali a teraz by sa chcela s vami. Tam je to niekedy, práve tamto naráža tá kosa na kameň, E, to niekedy dochádza k tým nedorozumeniam a nepochopeniu, že ten človek, ktorý bol momentálne niekde vo veľkom priestore, e, na námestí napríklad, kde bolo tisíc ľudí a teraz chce ticho a ona práve v tej chvíli chce mať spoločnosť a ísť medzi tých ľudí, tak tam sa môže e, naozaj stať situácia, že vôjde k tým treníciam práve v takomto momente. Ale trenice určite medzi Vilkou a Majkou môžu dojsť, lebo majú 4 jednotky, ale no. platí jedno pravidlo, že ja keď napríklad robím kurzy, tak sa moja manželka vie, že keď sa vrátim, ja kľudne si ju vypočujem. Ona môže rozprávať, ale ja nebudem. No. Lebo som rozprával 3, 4, 5 dní. Samozrejme, nedeje sa to, Uh, že takéto, že také, že intenzívne, to sú také, že skôr festivaly, kde keď idem, tak sa rozpráva, rozpráva veľa ľudí, veľa otázok, tak skôr, keď je taký, že náročný nejaký festival a že tam mám aj prednášky aj také, tak potom si poviem, že OK, teraz budem tichučko a manželka to plne akceptuje. No to je chcela, ako keby ste ona... boli maratónec a prídete domov po odbehnutom maratóne a vaša manželka by chcela sa ísť prebehnúť do parku. No, to... no tak, tak <laughs> je prirodzené to, že ten muž by mal povedať, že dobre, drahá, ak chceš, pôjdem s tebou na bicykli a ty môžeš bežať, <laughs> ale ja s tebou teraz bežať nebudem, lebo mohla si so mnou behať. Ano. Takže vzťah je vždy o kompromisoch a rozprávaní. Je niečo iné, keď vám manželka oznámí, že a tento deň ak e, bude takáto a takáto, že tu mám naplánované ísť do mesta, tu bude nejaký festival, chcem ísť na takéto, že medzi ľudí sú tam prednášky a, a toto a vy si to poznačíte do kalendára a potom si tam suniete kurz, čiže potom musíte urobiť presne to, na čom ste sa dohodli, lebo je to vaša chyba, ano. že ste si tam sunuli ďalšiu ano. akciu. Lebo ste tak... vedeli o tom, že vás čaká ešte takýto a takýto, e, takáto a takáto akcia. Ale keď e, vy máte akciu a potom manželka príde, že vieš, ale teraz, keď sa vrátiš, by som chcela ísť na takúto, tak poviem, uvidím, ako sa budem cítiť. Ak sa budem cítiť, pôjdem s tebou. Ak sa nebudem cítiť, takto cítiť, môžeš mi sama alebo môžeme byť doma. To znamená, hmm. vy, manželstvo nie je, že ste siamské dvojčatá. Manželstvo je o tom, že dve samostatné bytosti, ktoré v tom živote sa majú realizovať, tak sa dohodnú na určitých e, činnostiach, ktoré potom budú robiť spolu. Je to aj s deťmi. Prečo rodičia majú problémy s deťmi? Lebo myslia si, že deti sú ich majetok? Nie. Deti sú malé a potom veľké bytosti a to dieťa má svoj svet a má svoje aktivity. A rodič by nemal, keď napríklad preto sú aj konflikty veľakrát, lebo dieťa vstúpi do stavu flow, kde zabudne na čas a začne si skladať napríklad Lego. A rodič príde a povie, poď je. a on je v stave, keď ešte potrebuje pol hodinu alebo hodinu na doskladanie lega. Ja som teraz robila večeru, okamžite podiesť, dokončí to a teraz dieťa ani nepočúva, ako mama kričí a on je vo svojom svete, mm. kladá si nadšený a rodič kričí, zjape, potom čo urobí, zobere mu Lego, potom je konflikt, lebo vy ho vytrhnete z určitej činnosti, Takže takto to vôbec nefunguje a takto by sa to nikdy nemalo robiť. Čiže láska neznamená, že ľudia sa mi majú prispôsobovať, lebo ja mám nejaké potreby. Vždy je to o nejakých dohodách, o nejakých kompromisoch a o nastaveniach. Je to ako vo firme. Vy nemôžete, aj keď ste majiteľ firmy, oznámiť zamestnancom, že čo ja viem, zajtra príde do roboty a mu teraz oznámite, že bude ťahať 24 a keď je to nejaký blbý šéf, tak to niektorí robia, ale mm. ten zamestnanec je len vyflusnutý a rozladený. Nepáči sa vám? Dajte výpoveď, zoberiem ďalšieho, veď na ulici je veľa ľudí, ale v normálnej firme, keď, keď sú ľudia, alebo keď máte spoločníka, vo firme, tak mu nemusíte dávať príkazy. A manželstvo je ako keď máte spoločníka vo firme, vy s ním potrebujete diskutovať, potrebujete mhm. sa dohodnúť, potrebujete si veci nastaviť a keď sa majú meniť nastavenia, tak musia mať nejaké plus-minus. Ale má to byť aj o tom, že tí partnery sú možno použijem neprimerané prirovnanie, ale ako také dva kone, ktoré ťahajú to dieťa ako koč a nemôže ísť každý kôň do inej strany. Tak, tak. No. A nemôže si jeden kôň povedať, že ja budem skakať len na dvoch nohách a nech ťahá druhý kolega, takže... Ano. No. Ja budem cirkusový kôň a ty budeš parkúrový, tak to nikam nevedie tiež. Hej, alebo keď sú také tie kone, čo tak špeciálne klúsajú, že tak spredskakujú tak tancujú, z jednej nohy na... tancujú, áno, pritom. Áno, a, a ten druhý je taký, že závodný a teraz poďme bežať. <laughs> áno, a chcem mať ešte dlhšie nohy do zákruty. No, alebo keď príklad, že mám dieťa umelca a narodí sa dvom športovcom a oni ho teraz zrú do toho... Áno, ja chcem, aby robil karate, nie, bude hrať futbal. Tak, tak, nie, ty, nie, on bude chodiť na tanečnú a nie, bude chodiť na, na zápas. No tak, nie, pointa je, že to dieťa by si malo vybrať. Takže všetky Áno. tieto situácie... No videli sme to aj v seriáli Dobrá voda, kde bol teda, to bolo o koníkoch, kde otec chcel mať zo syna pretekára konského, toho džokeja, a on nakoniec inklinoval viac k tomu, čo robila mamina, čiže nejaké to pohostinstvo a nakoniec sa z neho stal čašník. Áno, otec bol z toho sklamaný. No lebo rodičia chcú, aby deti žili ich uh, sny a takisto toto vôbec nie je o múdrosti. Ale, potom to pochopil, to... potom ho pochopil a bol pyšný na neho, že sa v tom svete, do ktorého sa rozhodol vstúpiť, že sa v ňom celkom dobre zorientoval. Ja som tiež videl jeden film, kde rodičia tlačili to dieťa, aby išiel na vysokú školu, on mal rád hudbu, ale oni tvrdili, ale my sme takí hrdí na takúto prestížnú školu, ale mhm. to nemalo nič spoločné s ním. Nakoniec on sa rozhodol, že oznámil rodičom, že si teda dá odklad a uvidí, že či tá hudba ho fakt baví. To bol, tuším, seriál seriál Bolo nás 6, lebo tam tiež niečo na tento spôsob jeden hlavný hrdina riešil a, ote, a otec nechcel, aby robil mu muziku. To neviem, toto, tento A nakoniec nevidel. mu potom kúpil aj nejaké platne, aby mu urobil radosť a že teda už je rád, že ide si cestou, ktorú si vybral sám. Neviem, toto, toto som nevidel, to bolo iné, mm-hmm. ale pointa toho celého je, že v podstate, keď sa aj vrátime teraz k Márii a Williamovi, oni sú dve bytosti a potrebujú si nastaviť, že toto je takto, toto je takto, to znamená, kde sme šťastní obidvaja, kde ja potrebujem priestor pre seba, kde potrebuješ ty priestor pre seba. Čiže keď napríklad Mária rada počúva relácia, chce si ich vypočuť a chce stihnúť, pusti si ich rýchlejšie a teraz veľko by začal. Nie, bude to normálne, nebudem ako a počúvať. ešte ako... pomalšie to pusti. Áno, lebo aby ja som to pochopil. <laughs> Takže povedať, dobre, drahý, ak chceš... No a teraz nám pán Planeta už úplne odišiel, lebo tohto sme sa báli po tých dvoch hodinkách nám to vypína, takže už vieme. Mne to stále drží. No, tebe to drží, to je dobré, <laughs> aj ty si to drž. <laughs> Pán Planeta, už ste tu? Už som tu. Dve hodiny to trvalo, keď sa to vypína, tak preto som sa zľakol, že už ste nám vtedy odišli a nedokončili ste myšlienku teraz. Áno, áno, veď som začal, že dobre drahý, takže keď ty chceš, tak uh, ty si môžeš E, zapnúť a počúvať si to takto pomaličky, ja si to pustím rýchlejšie. Hmm. Že vôbec nie je vôbec dôležité, aby uh, tí manželia alebo partneri robili všetko spolu a všetky filmy, seriály, hudba, všetko mali rovnaké. Ja asi ani taký pár nepoznám, ktorý by bol taký že siamské dvojčata a tých párov som už stretol veľmi veľa. Mm vždy si treba uvedomiť, že ten dobrý pár má veľa protikladov a každý ten človek potrebuje vedieť, že kde ten pokoj, kľud nachádza, v akej činnosti alebo nečinnosti. Ale základ je také, že väčšinou to funguje tak, že žena, ktorá je taká veľmi, veľmi aktívna, si pritiahne takého meditatívneho chlapa, ktorý si len maluje, kreslí alebo sedí pri počítači a vôbec vonku nevyťahne, alebo naopak. Takže čím vo väčšom extréme sú ľudia, tým väčší extrém na druhú stranu si pritiahnu. Mm. Na začiatku ich to fascinuje a potom časom im to strašne lezie na nervy. Mm. Preto ideálne uh, maj, Majka s uh, Vilkom, že keď chcete, aby to fungovalo, tak sa rozprávajte, nastavujte, vytvor, vytvárajte si určité úrovne, hranice, že ja napríklad si pamätám, že keď sme, bola taká fáza, nejaké, nejaký možno 50 rokov dozadu, kedy veľa klientov bolo zvyknutých, že volali aj večer a tak sme sa dohodli s manželkou, že po, sa mi zdá, že po večeri už sa firemné e, telefonáty nevybavujú, nedvíhajú, a takto sme fungovali veľmi dlho. Čiže reálne mne, aby po 8 niekto volal, už, už sa to ani tak nedeje a ja to veľakrát ani nevybavujem. Je to výnimočne, že je nejaký takýto telefonát, ale predtým to bol úplne štandard a zistili sme, že to nie je ideálne, aby človek od rána do večera hmm. robil. No tak sa hmm. pomenili procesy, dohodli sme sa a zase je veľmi dôležité, že vo vzťahu musia to byť obidve strany v spokojné. No, spomínali sa tam aj tie momenty, že e, je Vilko v určitom smere rozhľadený a predsa niektoré veci nemá pod kontrolou. To máte ako s lekármi, ktorí e, odporúčajú pacientom, aby napríklad nefajčili a sami chodia na fajčiarské prestávky, hoci majú informácie, že teda fajčenie je škodlivé tak napriek tomu tá cigaretka bez nej by to jednoducho nedali. My to nedáme bez prestávky. A... No ale skôr ešte do, doťuknem. Čiže tak, tak doťuknite. Fakt, fakt platí, že Majka, keď má rada Vilka, tak mu povedať, drahý, ty si papaj sladkosti, koľko chceš, ale cukor budeš mať dobrý. Ak sa ráno zobudíš a budeš mať vysoko cukor, robíš hodinu domácich prác ako leňov bod a dáte mu prvé umývať vaňu veľmi pomalými A kevkou zubnou. A kevkou zubnou. A viete, viete, ako ho to prejde, keď pochopí, že plus minus, aký má trest za to, že uro, ro, poškodzuje sám seba, lebo ak by mu čokoláda nerobila nič, tak poviem, OK, je to tvoj život, tvoje zdravie. A takisto viete, na akékoľvek činnosti. A toto, tento princíp musí fungovať všade, lebo ja keď som bol teraz v Polsku na školení, tak tam bolo veľa rodičov, ktorí povedia, dohodnem sa s deťmi a deti chvíľku vydržia a potom sa vrátia do toho istého procesu. A je vremno, preto, lebo tam nie sú konsekvencie, čiže dôsledky alebo tresty za to, že keď on to poruší, no tak jasné, keď dieťa vidí, že nič sa nedeje, čiže to je, keď by deti videli, že nemusia sa učiť na písomky, aj tak im učiteľka napíše jednotku, tak mi ukážte uh, z 30 detí, koľko detí sa vám bude učiť. Viete koľko? Tak jeden, dva. To sú tí bifloši, čo sme ich volali v škole, mm-hmm. ale ostatní sa učiť nebudú, veď na čo sa budem učiť, keď nemám za to, uh, zná, keď, sa, keď nedostanem gulu. A poviem ale iba, dostanem, že som vtedy chýbal. Dostanem jednotku, takže mm. ak majú sa aj fungovať, láska je, že vytvoríte si hranice a vytvoríte si príčina dôsledok. Ak niekto porušuje a ide sám proti sebe, tak ja ako milujúci buď sa s ním dohodnem, že dobre, tak sú dve možnosti. Zvihne sa ti cukor a na druhý deň ťa čaká zubná kevka, Čiže keď on rozbalí čokoládku, poviem, Vilko, pozri, kúpila som novú zubnú kevku, úplne <laughs> pečka. Pozri, lebo tá už bola minule vyšu, mhm. vyšúchaná. A, a to, tomu je pozitívna kritika. Ja sa tak teším, no zajtra budem hodinu pri tebe sedieť, ja si doberiem knižku, alebo pustím si relácia, budem sledovať, ako ty to pekne umývaš. <laughs> A máte vidieť, že podľa mňa Viete, ako rýchlo by sa Vilko dostal z cukrovky, lebo ako vám má zabrať zelený jačmeň, keď Vilko príde a večer sa napchá čokoládkou. To je, viete, ako keď manželke, manželka povysáva a vy zoberete teraz roštek a začínate sa taký, že strúhankový, taký trvanlivý, ktorý sa tak a, drobí a vy sa začnete pobyte prechádzať a potom o hodinu ona príde a povie, čo je tu toľko smetí? on si poviete, ja neviem, to je ako záhada. Takže toto je tá verzia Williama a preto, keď ho máte radi, nastavte si pravidla a nedovolte mu, aby ich porušoval. No, to sú partnerské veci. Teraz si dáme verziu otec a syn, aj keď teda Dušan Grúň sa ocinom nikdy nestal ale v, na začiatku 70 rokov sa dostal k pesničke, kde ten syn plakal. Ako to vyriešil, o tom bude vypovedať nasledujúca 2,5 minútová pesnička. Sám stávam a sám chodím spať a syn môj malý sotva snáď to pochopí, veď nepozná svet. A bojím sa mu povedať, že nemá už čo mal by mať, že osamel, že jej navždy nie. Pre nás vtedy bol život ako raj. Keď neboli sme ešte sami, bez láskavých rúk našej mami, Ja ťa mám, synček môj, tak rád, chcem ti byť dobrý kamarát, tu hráčky máš, so mnou sa hráš. Keď niekedy povie môj syn Ocko, nesmúť pekne prosím Preplačeš celý boží deň Neplač predsa, ocko zlatý Veď sa naša mama vráti Príde k nám Iba odpoviem Pre nás vtedy život ako raj. Keď neboli sme ešte sami, bez láskavý k našej mami, ja mám, synček môj, tak rád, chcem ti byť dobrý kamarát, tu hráčky máš, so mnou sa hraj. hráčky máš, so mnou sa hraj. Aj takéto veci sa zvyknú v živote stávať, že zostanú len ocino a syn. V tom texte pekne poznamenané, že dám ti hračky a so mnou sa hraj. Nie, že buď ticho v kúte a tam máš kopec hračiek, musíš si vystačiť. Toto je tiež cesta, ako sa to dá riešiť. My pokračujeme, pán Planeta, ste pripojení? Som pripojený. Výborne. Miško, Prítomný. Výborne, tiež nám to funguje. Tak prejdeme k ďalším mailom, ktoré nám tu svietia. Ešte ich mám 6. Nie, 5. 5 ale 6 vlastne, áno. A začneme Simonkou, ten ďalší. Dobrý deň, volám sa Simona, môj dátum narodenia je 3.5.1993. Ako počúvam túto reláciu, veľa vecí som v živote už zmenila. My sme radi, že nezmenila rozhlasovú stanicu. <laughs> Ale keď som si robila test Jinu eh, a Yangu, tak mám stále v tele viac jangu ako jinu. Chodím denne pešo, rýchlu chôdzu, minimálne jednu hodinu, raz do týždňa silový tréning a dvakrát do týždňa behám asi pol hodinu. Vylúčila som sladké mliečne syry, ale s pečivom mám ešte problém, každý druhý deň jem špaldové, iba so zeleninou a tofu. Meso nejem, je mi stále dosť teplo a mám zvýšený tlak. Na odstránenie vlhkosti pijem nápoj čínskych mudrcov, plus doplňam raz Greenways alebo niečo z Duolife, eh, chlorofilu, moja krv. Viem, že by som mala jesť hlavne teplú stravu kvôli patogénu vlhka, lebo mám slabú slezinu a žalúdok, ale je mi stále výrazne teplo. Čo robím zle? Inak ďakujem, raňajky, kaše, obed, polievky a večera šalát z tofu. To je kompletka. No, otázka by bolo, že, alebo otázka by bola, že či fakt toho Yangu máte viacej, lebo aj teraz, keď som napríklad bol v Polsku a robili sme v rámci skupiny test vínu a Yangu, tak aj niektorí ľudia mysleli si, že tam toho Yangu majú viac, ale nemali ho. A možno si to tak vyplnili, ale základ, keď chcete zistiť, že či máte fakt veľa Yangu, tak veľmi jangoví ľudia rozprávajú jednoducho, krátko a jasne. Keď vyplazia jazyk, tak ho majú ostrý ako britva, že normálne je taký špicatý jazyk. Uh, väčšinou im býva veľmi teplo, ten jazyk je väčšinou červený, až vzadu je taká žltá až horúčosť. Takže z môjho pohľadu vám nevychádza aj podľa toho, ako bol poskladaný ten mail, že by ste tam mali výrazne toho Yangu. Tam môže byť mierny yang, lebo sú ženy, ktoré majú, uh, keď zoberieme aj v partnerstve... Eh, poprosím žena... vás, trošku si skúste mikrofónik zase posunúť, lebo ho máte ako keby pod bradou. Dobre, teraz počujete? Je to trošku lepšie. Takže platí jednoduchá vec, že uh, sú ženy, ten pomer by mal byť uh, u ženy, že 4 jínové energie k trom jangovým, keď sa robí ten test jínu a jangu, ale kľudne ako žena, keď budete mať, že 3 jínové a 4 jangové, je to úplne v kľude, len treba strážiť, aby partner sa nedopracoval do toho štádia, že ten jín u ňoho bude stúpať. No a dobrý in po tých všetkých aktivitách viete zariadiť tým, že si zavediete dýchové, meditatívne cvičenia pri tých všetkých aktivitách, ktoré máte. Mlieška by sa asi hodila teraz? No. 3.5.93 Miško zapne mikrofón. Ak neodbehol Andulákov naháňať? Ja tu rozprávam a mikrofón vypnutý. No takže... No veď práve. <laughs> a, a, ale tak nefunguje ešte telepatia? <laughs> to ešte nejde touto cestou. Dobre, to zapojíme na budúce. -huh. Takže jedna jednotka, jedna dvojka, štyri trojky, a potom prostredný stĺpec sú jednotky, čiže jedna štvorka, jedna peťka, jedna šestka a sedmička, osmička chýbajú a dve deviatky. Malo to podobné ako Andrea, tiež je 93. Mm -hmm. No, takže ona je ešte plus do toho jangové drevo, čiže šéf, patogén je sucho a predispozične najslabšie je pečen so žočníkom a srdcovo systém. Takže tieto orgány by ste si mali strážiť a posilňovať, čiže ten yang môže vychádzať aj z toho, že ste yangová, yangové drevo. Yangové drevo je šéf. Mm-hmm. Takže tam môžu byť také tie, čo poznám aspoň ženy, čo sú yang drevo, tak to nikdy nie sú také, že jemné osoby a že viete, pán Planeta. Nie, pán Planeta, mám na vás otázku. Ako to robiť? Takto, takto. Čiže to je z pohľadu astrológie, vám ten yang tam do toho vstupuje. Samozrejme, jedálniček, nemáte taký chaotický, aby vás e, dostával, že som veľmi ovocná, veľmi sladká. Takže tam len treba pokračovať v tom dorovnávaní tých energií mm-hmm. a, a bude to OK, ale vám nikdy nehrozí, že by ste sa dopracovali do toho štádia. No, nikdy. Nikdy nehovor, nikdy. Samozrejme, keby ste začali jesť, že sladké raňajky, sladký obed, sladká večera, medzi tými zmrzlina, tak sa viete dostať do extrémneho jínu, ale zdravie je o tom, že vždy vytváram rovnová. A to, čo by si mali ľudia uvedomiť, aj šport vytvára jangovú energiu. Preto veľa chlapov, ktorí napríklad, že podnikajú, potom idú a sadnú na bicykel, urobia 50 kilometrov a potom večer si dajú steak so zeleninou a myslia si, ako zdravo sa spravujú a čo všetko zdravé pre seba robia. No nie, oni sa odpaľujú a príde otázka, kedy ich to ustreli alebo odpali úplne. Hmm. Mimochodom, ak e, náhodou sa posluchač dočkal odpovede, a ešte by chcel nejaké doplnkové otázky, tak e, môže kľudne písať potom do ďalšej relácie. My už tam nepotrebujeme riešiť tabulky, tie bude mať v podstate k dispozícii, tak môžeme nejaký dodatočný e, dodatočnú e, odpoveď potom poriešiť. Píše nám aj Barbora. Dobrý večer, prajem obom Petrom a jednej šarmantnej asistentke. <laughs> Počúvam vás už niekoľko rokov. Vaša relácia a postoj k životu je pre mňa veľkou inšpiráciou. Snažím sa mnoho aplikovať, no stále je na čom pracovať. Písala som naposledy asi po pôrode prvej céry Amelky, narodenej 27.4.2020, Jangovi Kou, vtedy ste robili rozbor aj mne, 7.6.87 Jenovi Oheň a manželovi, 11.8.88 Jangova Zem, Eh, asi netreba už teda tieto dátumy riešiť, keď tak na to pozerám, ale ďalej máme ten jeden termín, lebo do rodiny pribudla 4.1.2024 dcerka Luna, to bude ten termín asi, ktorý budeme dnes rozoberať, tak by poprosila práve o rozbor Barbora. Zapadla do našej rodiny od prvej chvíle ako pucle, Pôrod bol veľmi pekný, transformačný a prepísal staré rany. Je dojčená, aj keď s príkrmami sme začali skôr ako pri staršej, asi v 7. mesiaci. Pediatrička je stále nespokojná s jej váhou, lebo nie je baculka. Obe dievčatá sú zdravé, neočkované, na škôlkarské soplíky nám zaberá vaše koloidné striebro. Lunka je veľmi vnímavá, veselá a stále v pohybe, charakteristika do roka mali Budha, no niekedy už vidím, že sa u nej začínajú prejavovať tie dve štvorky v dátume, tak som zvedavá, čo všetko tam ešte <laughs> naskáče. Ďakujem, budem počúvať zo záznamu, prajem vám radosť a pokoj v srdci. My ďakujeme Barbore za dôveru. No, no to, je optimist, to je optimistka, že dve štvorky. <laughs> Chceš to, to hneď je... zo seba vysypať? Ne, ideme postupne. Budem stupňovať no. napätie. Mm -hmm. Takže tri jednotky, dve dvojky, ano. jedna trojka, ano. chvíľka taktického napätia, štvorky sú štyri, jedna peťka, šestka, sedmička, osmička nie sú a jedna deviatka. Uh-huh. No, tak princezná vyzerá taká hravá, ona je in ohník, jej patogen je horúčosť, predispozične na pozor na trávenie a trošku žočník, čiže keby mala nejaké napätia stresy, tak tam môže byť uh, ve- rýchlejšie podraždená. No a tak jasne, výbava je výbava. Čiže keď sa narodila princezna so štyrmi štvorkami, tak niekomu ide prezentovať seba je pevnosť seba, tvrdohlavosť, takže ak bude mať tendenciu sa zatínať alebo hovoriť nie, no tak sa ju naučte jednoduchú vec a jednoduchú hru. Keď mám takéto deti, tak väčšinou rodičia sa stiažujú, že ja sa ich chcem spýtať, že uh, Lunka, môžem ťa, alebo Luna, môžem ťa poprosiť a ona nie. Veď ale ty nevieš ešte, čo chcem. Nie. Aj tak nie. No tak zahrajte sa jednoduchú hru, že keď jej, jej dáte tú istú otázku, že Luny, e, mohla, mohla by som ťa poprosiť a ona povie nie, no ale ja som ťa chcela poprosiť, že či by si išla so mnou, aby som ti mohla kúpiť nový tablet alebo mobil alebo niečo, čo má rada a ona, jasné, jasné, to chcem a vrem nie, už si povedala nie, ty sa musíš naučiť počkať až do konca, keď sa spýtame a keď by potom povedala, že nie, no dobré, tak sa hráme hru, že nie. Takže ona keď príde potom, mami, môžem? Nie. Ale maminka, prečo nie? No lebo veď sa hráme tvoju hru, že nie? Na, čiže to sú dve metódy, ktoré u takýchto detí zaberajú. No a keď bude mať ona viac rôčkov, čiže teraz je 24, čiže to, to má rok niečo, Takže keď ona bude mať viac rôčkov, tak si pozrite s ňou Ivana z Mrázika a keď začne byť taká tvrdohlava, tak prídete k nej, aha, to ti chlpok medvedí rastie, vypamätáš si, Ivanka? Takže ty te teraz princezná Lúna sa nám premenila na Ivana z Mrazika, Ivanuška, budeme ťa volať. A ona pochopí, lebo deťom hovoriť, že nebuď tvrdohlava, tak to sa správne nespráva a nemala by si toto alebo tamto robiť. To vám dieťa nepochopí a hlavne, keď ona je takáto osobnosť. Takže smejte sa, radujte, no a samozrejme, dneska ste sa naučili metódu, ktorú som e, študoval 50 rokov z hora, z dola a tu môžete používať aj v tomto princípe. Čiže šteklenie a smiech bude zaberať aj na ňu. A tým, že nemá osmičku, tak je to takisto zase jednoduché, povie, poviete, nepotrebuješ maminku, no to je super správa, tak ja sa idem hrať so súrodencami a ty sa tu kľudne samúčka, no to. Ja som taká hrdá, že takáto malá lečná a už taká samostatná, no to je petka. <laughs> Takže platí jedno pravidlo. V prírode boli, že išla káčka s malou e, kačičkou a tá malá kačička tak frplala. Vraví, maminka, ale prečo my sme takí také nefarebné, pozri na kačera, ten nejaký farebný a pozri na, na, mňa bielú labuď a pozri na toto. A ona videla všade v okolí také tie farby, takú tú krásu a keď sa pozrela na seba, tak videla, že oni sú také matné a maminka bola múdra kačka a hovorí, že vieš, ale v prírode platí jedno pravidlo. Každému bolo niekde pridané, niekde ubrané. No takže viete, kde bolo pridané princezne a tam to neskúšajte, tam to naučte aj v rámci detí, že cez to, že budete na Lunu tlačiť, nedosiahnete vôbec, ale vôbec nič. Ale viete, odkiaľ sa tam dostanete, čiže cez lásku, cez radosť a smiech vždy sa k nej dostanete. Tým, že poznáte svoje čísla už ako celá rodina, tak s nimi adekvátne narábajte. No a nemyslím si, že Luna tak úplne ako keby zapadla ako puzzle, lebo ona čím viac rôčkov bude mať, tak v dvochto rôčkoch začne prvá puberta, to znamená, kedy sa začne prejavovať 4 štvorky a čím viac rokov bude mať, tým viac tendenciu bude tie štvorky chcieť používať. Mm. A samozrejme niekto nevedomý by sa rozčuloval, že prečo nie si ako sestra, alebo prečo nie si ako iné deti. Pozri, a tento chlapček, ako sa milo správa, ale vy teraz poznáte, aká princezna je, aké má dary, ako s ňou komunikovať, ako s ňou fungovať. Tak niekde pridané, niekde ubraté, aby to nedopadlo ako s tým ľadovým medvedíkom. To poznáte, nie? Ako kráčali ľadový medveď, ľadová medvedica a ľadový medvedík spolu a teraz on tak ide, kráča, krúti hlavou. Otec sa pozrie, čo je synček? Ocko, ty si ľadový medveď? Áno, ja som ľadový medveď, mamina je ľadová medvedica, ty si ľadový medvedík. Krúti hlavou, ide ďalej a pýta sa, mami, ty si ľadová medvedica? Áno, Ocko je ľadový medveď, ja som ľadová medvedica, ty si ľadový medvedík. Čo ťa trápi? Tak ty si ľadový medveď otec, ty si ľadová medvedica, ja som ľadový medvedík, ale nerozumiem, prečo mi je do taká zima. Eh, no, <laughs> to. Niekde mal ubraté. A ľadový medvedík, chudák, nevedel, kde má načrieť. Alebo, alebo to je aj s ťavou, že kopita máš preto, či z, hej, ťava, aby sa ti lepšie chodilo po piesku a nezabáralo a myhalnice máš tak, aby keď je púšna búrka a tá malá ťava hovorí, mama, na čo nám to je bojnica v zoologické záhrade. <laughs> <laughs> no. Joj. Dobre, poďme ďalej. Monika je písateľkou tohto mailu a ospravedlňuje sa za prípadné preklepy, lebo doma nemá počítač, tak píše cez mobil. No áno, stáva sa. Je ideálne si to potom ešte pre istotu prečítať, aby náhodou, hlavne pri tých dátumoch, nedošlo k nejakému preklepu, lebo to potom bude meniť určité veci neskôr. Takže volám sa Monika, tajomstva zdravia počúvam pravidelne. Popri aktuálnych častiach si reláciu postupne púšťam aj z archívu. Počúvam vás pred spaním a spolu so mnou aj môj 9-ročný syn Dominik, ktorý sa stal vašim tak veľkým fanúšikom, že si niekedy vypýta pustiť reláciu aj sám. <laughs> Pri tom, ako si tvorí diela alebo upratuje izbu, za čo som na ňo veľmi pyšná, aj keď som mu doteraz nepovedala, toto. Hreje ma pri srdiečku, keď vidím, že vyrastá generácia, ktorú zaujíma, čo papa. Chcela by som sa spýtať pána Planetu, čo si myslí o metóde TRE, trauma, e, tam je to nejakým spôsobom, to je po anglicky, ale počuli ste o nej, o tejto metóde? Nie, zatiaľ. Ide o cvičenia uvoľňujúce napätie, prípadne nespracované traumy a zaujímal by ma na to jeho názor, prípadne skúsenosť, či by sa mohlo cvičenie tohto typu používať aj ako alternatíva boxovania za účelom uvoľnenia natlakovanej pečene alebo žlčníka. To by bola asi prvá otázka. No veď platí to, že každý človek tých ako keby systémov, metód, my fakt môžeme ďakovať, že žijeme v takejto úžasnej dobe, lebo v tejto úžasnej dobe máme možnosť k určitým ako keby nadštandardným informáciám. Ja si pamätám, na jednej prednáške pán hovorí, že niektoré techniky, ktoré dneska nájdete bežne na webe, sa dostávali k žiakom, ktorí na sebe denodene pracovali až po desiatich rokoch aktívneho cvičenia, detoxikácie a takýchto rôznych očistných metód. A dneska niektoré tie techniky sú normálne voľne dostupné na internete a ľudia môžu s tým pracovať a môžu ich využívať. Čiže odporúčal by som vyskúšať to, popísať si, sledovať, ako na to telo reaguje a keď to bude reagovať super na to, tak to používajte. Hmm. Ono je to vlastne cvičenie na uvoľnenie napätia v preklade to tre. No jasné, ale záleží, každému niečo sedí, niečo vyhovuje a ak vy zistíte, že táto metóda mi sedí a vyhovuje, kľudne ju môžem robiť. Nikde nie je napísané, že iba cez boxovanie dostanete napätie vonku. Nie. Pláč je výborný, smiech je výborný. Napríklad e, taký ten postoj, že postavíte sa spriamene, zdvihnete sa na špičky a pustíte sa na pety. Zvihnete na špičky, pustíte. Čiže to je také vytriasanie. To, tomu sa hovorí, že ošová dynamická meditácia. A je dobre napríklad aj vykričať to zo seba? Hm, dá sa vykričať len nie na manželku. Alebo Jasné, na ale tak, alebo v noci o 11. No. <laughs> Otvoriť okno na sídlisku. no, to tiež tak bol, tiež tam bol taký vtip, že chlapík hovorí, že uh, nie, suseda mala takého susedu a ten strašne chrápal. A tam mu začne búchať na stenu, celú noc mu búcha, lebo strašne chrápe a nemohol, nemohla pritom spať. Na druhý deň takými uh, krvavými očami stretne suseda a hovorí, že sused, že suseda, ja sa ospravňujem, ja som počul, že že ste búchali, ale ja som bol taký unavený, že so mňa by ste večer nič nemali, keby, keby som k vám prišiel. A, <laughs> ah, niektoré susedy to možno myslia aj takto, ale, Takže, ale muž nepochopí, reál... lebo nie je správnu stravu. Takže reálne e, dôležitá vec je, že není sú všetky deti také kúzelné a čarovné, takže tešte sa so sinátorom, Samozrejme je veľmi dôležité niektoré veci, keď aj počúvate relácie, rozoberať, lebo nie všetky relácie máme také, že pre malé uška a sú tam veci, ktoré možno vyletia a, a preto platí, že keď naša napríklad dcera bola malá, tak my sme všetky rozprávky, buď ja alebo manželka, sme s ňou mm. sledovali alebo počúvali, aby sme jej to v prvom kole vedeli vysvetliť, lebo tu sa, ber, tu sa kladú aj otázky takého z iného rangu alebo z iného odteku a nie všetky on musí zachytiť. Samozrejme, keď už bude väčší, preškolený, je super, keď to dieťa takto vyrastá, ale je veľmi dôležité, že keď pracuje na sebe na tej napríklad duchovnej úrovni, lebo aj naša téra, a keď vám dám ešte lep, dobré odporúčanie, tak je kniha Milá repa Tibetský rebel. Ak by ste to nevedeli už zohnať, tak keď budete mať cestu čo ja viem, do Bratislavy alebo budete potrebovať, tak pošlite USB kľúč alebo doneste, oznámte, že viete, čo pôjde. Máte alebo... audio verziu, áno? Áno, mám audio verziu a toto naša dcera počúvala, lebo je kniha Marpa, tibetský učiteľ, a to je, on tam je popísaný, aký bol prísny na ziakov, ako Milá Repa na sebe pracoval, ako sa rozvíjal, ako náročne niektorými skúškami prechádzal, ale Marpa, či Milá Repa tibetský rebel a Marpa duchovný učiteľ, to je tá druhá. Čiže Milá Repa tibetský rebel, on pochopil, že chce ľudí učiť smiechom a radosťou, Takže to sú príbehy, ktoré môže počúvať každé dieťa, je jedno v akomkoľvek veku, ale tam sú také múdrosti mm. a samozrejme, keď je to malinké dieťa, tak nepochopí, lebo tam bola presne situácia, že jeden boháč, úžerník, lakomec mal takú e, špeciálny strom, milá repa mu naň vyliezol a začal jesť, neviem, či to boli hrušky, jablka alebo nejaké ovocie a on hovorí, o, tí otrhaní bezdomovec, čo mi tu lezeš na strom a ješ moje vzácné ovocie a on vraví, ale je výborné, chceš, hodím ti a hodil mu dole jedno, zlez dole a on nie, nezleziem a chrúmal ďalej jazyk ja, tie o, ovocia no tak sa naštval, zobral sekeru a zrúbal strom, no ale keď zrúbal strom, tak strom mu spadol na chrbát mm. a poškodil mu zrak, bolel ho chrba, nemohol chodiť a teraz sa začal, milá repa, prosím ťa, ja viem, že ty, si, e, ty máš schopnosť, ty môžeš mi pomôcť. A on vraví, hm, neviem, vedieť. Ty si zrubal ten strom, ja neviem, prečo si to robil. No ale on ho prosil, tak povedal, že není problém, zrak sa ti môže vrátiť vtedy, keď e, pôjdeš pred dom a budeš žobrať a niekomu, niekto sa na tebo zľutuje. A on tam bol, samozrejme nikto sa nad ním nechcel zľutovať, lebo vedel, že je to úžerník, že ubližoval ľuďom, ale išla taká mamička s takým dievčatkom a ona vraví, poď, poď, to je zlý ujo, ale mami, pozri, ten ujo ho bolí niečo a on trpí, môžem ja ho pôjdem aspoň pohľadkať, lebo také, čiže tam nájdete takéto krásne rozprávky v úvodzovkách alebo krásne príbehy a toto sú veci, ktoré môžete počúvať. Mm. Samozrejme je veľmi veľa dobrých rozprávok, na počúvanie, čiže dcera, keď bola malička, tak ona má celý zoznam takých rozprávok, ale určite to, čo by mali všetky deti si vypočuť, je rozprávka Čertík babráčik. To je super rozprávka, lebo keď dieťa začne vymýšľať, tak som povedal, Anielik, čo, Čertík babráčik radí mojej princezne takéto zvláštne nápady a ona si Čertík babráčik. No dobre, tak poďme tak. To počúvame, tie... Čertika Babračika počúvame vždy pred voľbami rozprávať. Áno, no, to má Čertikov všetky. To sú aj Čertikovia a potom po voľbách Babračikovia. Áno, áno, áno. Hm. Takže reálne toto je napríklad super rozprávka, kde, lebo deti, deti sú ako čistý papier. Oni si pot, potrebujú vytvoriť nejaké množstvo informácií a poprepájať, čiže je super, keď tým takto funguje, No a veľmi dôležitá je vec, aby z neho bol silný chlap, čiže už veľa vecí vie robiť, ale potrebuje aj v každý deň, dennodenne športovať. Mm. Je jedno, aj keby bol umelec, kreatívny, ale minimálne kliky, brúšaky, drepy, lebo to fyzické telo potrebuje byť silné, lebo potom by bol moc duchovný, ale dneska tie ženy sú veľmi silné, takže potrebujú, aby chlap bol silný, aby bol vnímavý, aby dokázal zvládať ich emócie, čiže tam musí byť určitá forma citlivosti. Nie, že čo tu reveš, veď tam zaježne stalo, bože, reve tu nad takou kravinou, Toto dneska vám ženy tolerovať nebudú. Hmm. Skôr to bude pravý opak to bude vyzerať tak, že budú pozerať televízor a chlap bude revať a žena povie, bože, pozri, on reve na takej sprostosti. <laughs> a tak niekedy sa to aj ženám páči, keď chlap je taký citlivý trošku. No nie, samozrejme musí to mať svoje hranice. Aj Dominik, šport, Dominik tiež športuje, ale mal by otázku na vás, že čo hovoríte na ostro kyslú polievku, lebo je to jeho najobľúbenejšia polievka a všeobecne, že má rád pikantné. No všeobecne, keď od, odpoveď pre Dominika je, že keď má rád pikantné, tak treba posilniť pľúca hrubé črevo, čiže dávať pozor, že chlebík tak na desiatu alebo olovran na raňajky kaše, mesko, Ryška, večer môžu byť cestovinky, ale chlebík ráno ani večer mu nedávať aby, aby sa tie čreva posilnili, nekonzumovať žiadne mliečne, aby sa neblokovalo, uh-huh. no a sladké, keď tak kvalitné a keď bude cvičiť. No a... Mám tu aj tie dátumy narodenia, takže aby ste možno boli v no, tomto no, smere poďme. zorientovaní viac, možno pomôžu práve tie dátumy, eh, lebo by chceli poprosiť o rozbor dátumov narodenia a určenie patogénov. Takže Monika ako mamina, tá je 28. 1988. No a Dominik, ten je 25. 1. 2016. No, tak to už je 9 ročný Neliečíme sa na žiadne ochorenia, nemáme žiadne alergie, exémy a podobne, čo nechodí takéto oznámenie často v mailoch. Syn je začínajúci hokejista, niekedy nevládze, že čo by mu pomohlo zvýšiť energiu a veľmi pekne ďakujem za odpovede, váš čas a ďakujem, že robíte to, čo robíte a že ja som mala možnosť vás spoznať, aj keď iba cez relácie. No, my ďakujeme, že takéto no, maily vedia po, prísť. mail, takže ja mladého muža určite pôjdem, eh, keď budem vedieť, kde, odkiaľ ste, ano. tak ja si, ja si urobím výlet, lebo mm. keď, keď sú to takíto mladí, mladá generácia, to je jedno, čo je s plánov, že si urobiť súkromnú školu, lebo keď sú takéto deti, alebo to, čo urobil Baťa, mňa šokuje a zároveň e, zaskakuje, že Baťa vytvoril geniálny systém vzdelávania a v dnešnej dobe nikto to nerobí, alebo nikto to tak špeciálne nerozvíja, ako to robil Baťa. No, hlavne tí, ktorí by to mali robiť, to nerobia, no. No, takže keď ideme k Monike, takže Monika no, je... Môžem čarovná. poprosiť ešte raz tie datumy? 28.88, to je Monika a 25.1.2016 je Dominik. Dobre. Tak Michal, pod dátum. Moniky. Ja chceme hneď číslo? No, daj. Dobre, tak to si musím prehodiť tu. No, prehoď si tu. Čo si prehadzuješ? No tu prehadzuje. Ja, On má to tu, tu. aj tam. On má tu a potom aj tam. To si prehadzuje, či čo si to Tu, tu, tu si prehadzuje. Už, už som doprehadzoval, takže... <laughs> Niekto si prehadzuje loptičky, on si prehadzuje tu. Lopticky som prehadzoval už predtým. -huh. Takže jedna jednotka, dve dvojky, dve trojky, štvorka chýba, -huh. potom jedna peťka, jedna šestka, sedmička chýba, tri osmičky a dve deviatky. -huh, mhm, to je Monika. No, takže keď zoberieme Moniku, tak Monika, jediná vec, ktorá, pot, ktorú potrebuje, je e, vedomie trénovať, lebo energie máte dosť, múdrosť máte, intuíciu máte, duchovno máte, ale tri osmičky, vy ste magnet na ľudí. Takže ja určite sa budem chcieť porozprávať s Monikou, čo ona, čomu sa venuje. Vy ste inový oheň, takže pre vás je veľmi dôležité, aby ste cítili lásku a šťastie, a patogén je vlhko a dávať si teda pozor na hlavne obličky, močový mechúr, ktoré máte tak najslabšie a trošku žlčníček. No a poďme na malého mudrca. <clears throat> Áno, Dominik. Peter Naď mal takú mrzkú pesničku, že Dominik je miestny blázon, ale to len preto, lebo si žil vo svojom svete, ktorému iní nerozumeli. No a toto to bude tiež zábavné. Mm-hmm. On má dve jednotky, dve dvojky, trojka chýba, ale máme tu druhé dieťa so štyrmi štvorkami. Štyrmi štvorkami zrejme si chcel povedať? No, štyrmi štvorkami. Lebo si tam zanikol na konci. Aha, no ok, to ja som nemohol počuť. <laughs> No. A jedna peťka, jedna šestka, sedmička chýba, jedna osmička a deviatka tiež chýba. Uh mhm. -huh. Takže čo sa týka Dominika, tak e, tá tvrdohlavosť je tam veľká, ale zase to nie je vôbec problém na to, aby on dosahoval to, čo potrebuje dosahovať. Energie má dosť, intuíciu na muža má dostatočnú, lebo tam má peťku. E, jediná vec, na čo si teda intenzívne pracovať, je, že on nemá trojku a trojka znamená, že on není, lebo učiť sa dá, že sú vizuálne typy, kinestetické, to sú teda pohybové a auditívne zvukové. A Dominik je viac kombinácia kinestetický a zvukový, čiže keď sa budete s ním čokoľvek učiť, tak e, snažte sa. Je dneska dokázané, že keď to deti len vidia, tak sú schopné si zapamätať tak, že 50%, keď to počujú, tak e, to percento ide na niekde 50%, ale keď to aj pohybovo si zažijú alebo nacítia, tak sú schopní si zapamätať všetko až 90%. Čiže naši učitelia v škole, keď majú 30 detí, vždy učivo by mali vysvetľovať cez tieto 3 alebo 4 zmysly, aby to deti videli, počuli, nacítili, a po prípade sa toho dotkli, boli tam nejaké fyzické akcie a, alebo reakcie k tomu, no a tým pádom tie deti by si boli schopné čokoľvek zapamätať a čokoľvek sa naučiť. Väčšinou ale problém je, že sa postaví učiteľ a začne memorovať, kresliť po tabuli, otočený celú dobu deťom chrbtom, takže iba tie vizuálne typy si z tej tabule zapamätajú, tie zvukové trošku zachytia, ale neporozumejú. Takže u Dominika treba týmto spôsobom. Keď robí hokej, tak môže byť z neho e, silný odolný, ale Dominik je jangový ohník, takže jeho patogén je chlad, tvorivý je dostatočne, a na čo si dať pozor sú pľúca, hrubé črevo a obličky. Takže v tomto prípade tieto orgány viac podporovať, preto sa mu môžu aj uh, tie problémy s tým, uh, čo sme riešili na začiatku, objavovať a tým pádom to vyrieši. Takže ideálne pre ňoho je ryška, kvalitné mesko alebo ryža, ryba, strukoviny, kvalitné vajíčka, toto všetko on môže. No a keď je oheň, tak dávať pozor na sladkosti. Takže, ale tu v tomto prípade to je asi takto, že všetko. Patogen teda má chlad, ako som spomínal, ale ja určite budem chcieť sa s Dominikom stretnúť a pobaviť, mm-hmm. lebo keď on chce byť hokejista... No, tak... Chcete mať známeho hráča z NHL. <laughs> akože NHL, akože uh, nemy hladka lenivého, alebo čo? <laughs> no, môže byť aj takáto skratka. Nie, uh, mňa, ja som... Len aby z neho rád. nebol druhý Dominik Hašek, hlavne názorovo. Uh, ja vždy som mal rád šport a mám rád šport a štve ma slovenský, slovenský šport, akým spôsobom uh, sa funguje. No tam máme už ministra, ktorý je na nezaplatenie Huliaka. Áno, áno, áno. <laughs> je už len meno. Minister sportu Huliak. No čo máte proti Huliakovcom? Moja babka bola Huliaková napríklad. Aj keď ona mala J a nie IA. No, tak ale už len... Lebo no, to je skoro že... ako snehuliak. Áno, a skoro. Lenže keď poviete, že minister športu Huliak, takže už... <laughs> Ale vedie skoro štíhli. No, keby, keby ste povedali, že minister tabakového priemyslu, pán premiér, či pán minister Huliak, tak, tak chápem, ale minister športu a Huliak, takže <laughs> men, len dobrá kombinácia. No ale pre mňa nie je podstatné, kto je minister, kto je tréner, ale aké sú výsledky. Hmm. A výsledky zoberme si, že Čes, Československo uh, patrilo k uh, eh, top krajinám, či to boli športy, či to bola výroba, či to boli napríklad motorky, čokoľvek, že Honda, tak uh, ČZ-tam alebo tým slovenským, československým motorkám. Vôbec boli javy pri... hlavne, tam boli také celkom. Áno, alebo java. To sa ani nepribližovalo. A dneska si zoberme, že naše motorky <laughs> to, to sa nepribližujú zase k tým. Takže tu je otázka, že či my sme rozvinuli sa alebo zakrpateli a pravý opak je toho, Nechali sme si to kúpiť a potom nám to rozobrali na súčiastky, aby mohli predávať tie svoje motorky, tak preto naše zmizli z trhu. No, samozrejme, udiali sa tam, že čári Viete, mári, máte firmu, a... ktorá mi vadí, hoci vyrába zaujímavé veci, ja ju od vás kúpim, vy ste taký inteligentní, že mi ju predáte, lebo myslíte, že vás pozdvihnem ešte na vyššiu úroveň a ja tu vašu továreň zlikvidujem spôsobom, že už potom bude pre mňa e, nadbytočná, nechám to skončiť, do, dostratená a svoje výrobky naďalej predávam a zmytla mi konkurencia z trhu. No veď také sa robia stratégie. No, lebo niektoré. vaša rodina, ja nepotrebujem, aby vaša rodina sa vedela najesť, nakrmiť a, a žiť v pohode, ale svoje rodiny potrebujem, eh, aby existenčne no, no, veď... boli dobre na tom. Tak toto, hey, v podstate vychádza o... to takto, že to takto dopadlo všetko. No, to hovoríte o politikoch, lebo keď niekto predá firmu, tak väčšinou Ale nie, to dobre. sú všetky tie továrne, ktoré na Slovensku fungovali, ako bol Tatra nabytok Praveniec, ako boli iné podniky, kde ich máte dnes? Žiadne. A boli tak sebestačné a fungujúce a všetko to skončilo v prachu. No, tak ale to tam sú druzí z NDR niečo, niekde sa udelala chyba. Hm. No dobre, ale vraťme sa k Dominikovi. Čiže Dominik má aj v mene silu, aj v 4 eh, štvorky, aj jangový oheň. A to, čo by som určite robil ako mamina, a trénoval s ním komunikačné zručnosti, čiže keď príde zo školy, tak Dominik, ako bolo v škole? On povie príbeh, povie, nie, nie, to, je, to nemohlo tak byť, to určite bolo inak a začnite s ním hrať také komunikačné hry. No, lebo, naťahovať sa trošku, áno? Presne tak naťahovať, že môžete si dať, že tému, že čo ja viem, ja som teraz tvoja, tvoja babetko a Dominik, ty si môj otinko. A teraz začne hrať, hrať dievčatko. Ocinko, ja toto chcem. A teraz hociaké hry, aby ste rozrozprávali, lebo on je jeden oheň. Keď sportovo bude zdatný, keď má vzťah k týmto témam a ešte aj komunikačne zručný a ešte bude dobre papať. Viete, aj fantázia sa takto cibri, áno? Aj fantázia, jasné, aj kreativita. A zoberme si, že on potom na tom ľade bude neuveriteľne rýchly. On bude na takých miestach, kde ten puk len príde, že on bude odhadovať, predpokladať, mm. kde to tam bude. Samozrejme nebude musieť si dávať dolu rukavice, a bojovať takto, lebo toho človeka vie a, a tak ja keby som sa postavil do bránky, tak určite by tam ten puk raz prišiel, keby len raz. Ja, no, to bol tiež taký vtip, že <laughs> dve kamarátky sedia a jedna sa rozpýta tej druhej, že drahá, myslíš si, že som pribrala? A ona vraví, no asi nie, ale ona vraví, podľa mňa ja som pribrala, lebo vieš, predtým, keď som sa kúpala, tak mi do vane vošla aj voda, teraz už nevojde, takže... <laughs> takže takýmto, takýmto spôsobom, takže teším sa, s Dominikom sa určite stretnem, mm-hmm. lebo deti, ktoré na sebe pracujú, a aj keď sú rodičia a máte deti, ktoré chcú na sebe pracovať a vidíte, že to tam je, ale potrebujú nejakú formu a z môjho pohľadu Dominik nepotrebuje formu kontroly, ale minimálne sa chcem s ním stretnúť a zistiť, kde sa mladý muž nachádza a kam sa chce dopracovať, lebo ak Dominik miluje hokej a dopracuje sa do toho štádia, že bude hrať za hornú dolnú, tak poviem Dominik radšej rob niečo iné. Mm. Buď sa stane najlepším a ukáž ľuďom, že čo znamená milovať hokej, nie výsledky, ale čo to znamená, že milovať hokej, alebo rob niečo iné, lebo nemám v úvodzovkách rád, keď ľudia sa hrajú na niečo a povedia, že toto mám rád, ale dáva tomu iba 30%. A ja som tam, kde som, prečo? Lebo vždy, keď som niečo robil, robil som to naplno, a snažil som sa posúvať a zdokonalovať. Takže toto mm-hmm. bude určite zaujímavý rozhovor. No a určite aj zaujímavý rozhovor s maminou Monikou, lebo ona má tri osmičky, tak som zvedavý, čo táto osoba s tromi osmičkami robí. Takže... No, tak Dominik síce nemá trojku, ale ja tu mám ešte tri maily. A ideme na ten ďalší, ktorý začína... Takže trošku... mi to prepošlite toto. Áno, dobre. Mám tu ešte teda takú malú výčitku hneď v úvode. Píše nám Milan, že dobrý deň, traja páni. Počúvam vás intenzívne zo záznamu už e, vyše 1,5 roka. Čo sa dalo aj spätne na Spotify, veľmi zaujímavý bol rozhovor s pani Kolumbovou, no ďalšej časti s ňou sa nie a nie dočkať už skoro roga pol. Na základe relácií sa snažím čo to meniť a posúvať aj ďalej doma v rodinke. Ono, keď vás človek pravidelne počúva, tak sa na neho niečo nálepí a postupne chce či nechce začne praktizovať rady, ktoré u vás, od vás počúva. Chystám sa vám napísať už od decembra minulého roku, ale dnes, keď som počúval, to boli tie predchádzajúce tajomstvá a pán Kršiak povedal, že zatiaľ žiaden mail, tak ma to nakoplo, Prokrastinácia a prísť niekam na poslednú chvíľu, to sú moje v úvodzovkách prednosti. Áno, veľa poslucháčov sa zaktivizovalo a my im ďakujeme pekne, že nám teda zaslali svoje príbehy a dátumovky. Pokračujem v maili. Chcel by som vás poprosiť o našu diagnózu podľa čísiel. <laughs> Mám dve deti. Chlapec, ten sa narodil 12.11. 2017 o 10. hodine 15. minúte Dievčatko 3.2.2020, čas 11.40. On je skôr taký kľudias, aj keď vnútorne to v ňom vrie, keď sa niečo deje, číta knihy, maluje, ale aj športuje. Cerka je zase tajfún vo všetkom, do troch rokov všetko zdravotne v pohode, po nástupe do škôlky to začalo. Častá bronchitída, zápal stredného ucha a tak dookola. Nasadená dlhodobá liečba, 3 roky a viac lokálne kortikoidy, diagnóza žiadna. S manželkou sme mali skôr pocit, že chlapcová imunita je horšia a býval častejšie chorý, aj keď to neprepuklo do zápalu stredného ucha. Rozhodli sme sa to postupne vysadiť a vymenili sme to za zelené potraviny, um, zelený jačmeň, chlorelu, probio, probiotika. Stav sa zlepšil, no niekedy ho to ešte drapne. Chodíme teraz na alergológiu, ale zatiaľ nič nezistili, v lete býva všetko v poriadku. Cerka dobrá imunita, jej nič nebolo ani po nástupe do škôlky, už to mala za sebou cez brata. Aj covid mail eh, párkrát, ma, asi mali, nie mail, lebo je tu opačne Ičko s Elkom. Mali párkrát a ani sme o tom nevedeli. Teraz sa jej ponovom vyhodil atopický exém na vnútornej strane lakťov je to akčné dieťa a musíme si dávať pozor, aby nezožrala <laughs> aj nás. No, my s manželkou sme mali ťažké, e, také ťažšie obdobie, približne 2 roky späť, ale už je to dobré. No, rodičov môžeme rozobrať trošku neskôr, ten mail už nie je taký dlhý, ale začali sme teda deťmi. Tak ak ste sa v tom nestratili, pán Planeta, nech sa páči. No, nestratil som sa, čiže zoberme si, že Sinátor je 12.11.2017, on je jino voda, patogén je horúčosť a predispozične on má slabšie trávenie a trošku pľúca aj obličky. A Michal, môžem riečku. A teraz, aký datum potom? Ona je 3.2.2020. Dobre. No, Miško, si Takže... musí zapnúť mikrofon hlavne. Dobre, no tak poďme najprv, najprv staršia. Áno, chlapca. Dobre, 4 jednotky, huh. 3 dvojky, trojka chýba, 3 štvorky, 5 chýba, 1 šestka, 1 sedmička a to je všetko. Mhm. Osmičku, deviatku nemáme. A trojka bola koľko? Trojka nebola. Nula. Dobre. No takže on energie má dosť, e, tvrdohlavý je takisto dosť, ego takisto silné, a potrebuje lásku a naučiť narábať sa s peniazmi. Ideme teda k princezne. Áno, to je toho 3.2.2020. No, Miško. Ja, ja mám ísť. Áno, teraz teba potrebujeme. Dobre, no, takže 3.2. OK. <clears throat> Jedna jednotka, ale štyri dvojky, <laughs> dve trojky, jedna štvorka, jedna peťka a potom až dve deviatky. Čiže 6, 7, 8 nemá. Uh-huh tu máme zase ďalšiu silnú ženu, čiže zoberme si, že malá, vitálny, ako rodičia povedia, a Milan Vtipálek, že princezna je malý tajfún, no tak lebo on je Jangoheň, to je kamuška Mišková, takže princezna je Jangový oheň, jej patogen je horúčosť, predispozícia je slabšie trávenie, no a plúca hrubé črevo, takže samozrejme preto sa aj to tam objavuje, No a ona, keď nemá dostatok pohybu, nemá dostatočný výdaj alebo nedáva emócie vonku, no tak ide po sladkostiach alebo po hlúpostiach. Takže na toto dať pozor, lebo oheň má najväčšiu tendenciu na závislosti, takže keď budete vidieť, že sa aj zhoršuje exém, tak to znamená, že nejaké hlúposti niekde papala, lebo ak jem kvalitne a emócie idú vonku, tak pokožka je detoxikačný orgán. Takže určite môžete zdvihnúť dávku chlorely, keď budete vidieť, že ten exemik sa zhoršuje. Po prípade zdôlajpuje borely, chlorofil jej môžete dávať, aby ste to podporili. No a čo sa týka samozrejme aj tých dýchacích, pľúca, tak to je stále len prepojené, že najskôr to boli dýchacie, tie sa trošku zlepšili a presunulo sa to na pokožku, čiže hrubé črevo, no ale tam je stále len tá predispozícia, že pľúca hrubé črevo a to trávenie sú slabšie. No a to, čo pomôže s cerou, sú butejko metóda, dýchanie, že viete tie tu bronchitidu a takéto dýchacie problémy úplne odstrániť, Viete si na to kúpiť aj knihu. Ak by bolo problém, tak sa spojte cez e, stránku s Lenkou Elementy zdravia. A prepojíme sa a dohodneme sa, že ukážeme jednoduché techniky na to dýchanie, lebo v podstate nie je to nič komplikované, dá sa to cvičiť denne a dokážete dosiahnuť obrovské výsledky v rámci, čo, čo sa týka dýchania a budete úplne v kľude a v pohode, čo sa týka princezny. Mm-hmm. No ale presne tam platí pravidlo, že keď zoberieme syna, tak on je vodička, taký ten pokojnejší a tu máte zase novú princeznu, ktorá je plná sily, vitality, energie, takže bude to s ňou zabava. A ešte má aj dve deviatky, tým nemá žiadnu a ona princezna ešte je prachačka. <laughs> takže, takže a teraz takéto ženy do svojho života budú potrebovať silných mužov. Čiže rodičia vždy by mali strážiť to, aby tie deti sa stali silné, aby oni cítili lásku, radosť a aby prežili, aby boli schopné sa prispôsobiť. Takže toto sú veľmi dôležité kroky, ktoré t- u tých detí treba strážiť, lebo ideme do zlej doby, a deti, ktoré budú takéto silné a takéto schopné, oni prežijú. A preto, aj keď sa na to pozrieme, pozrite, aká, aké pokolenie žien sa rodí, aké dievčata silné vyrastajú, čiže nebude veľa chlapov, ktorí ustoja tieto ženské energie, čiže bude zaujímavé, čo sa s tým ľudstvom potom stane, keď to bude vyzerať tak, že chlapci, chlapci budú na psychiatriách a, dep- a a v nemocniciach a, e, a depresívni a dievčatá budú fungovať, zarábať a riadiť tento svet. Takže tá, predispo- tá, tá vízia m, mm, sa mi moc nepáči, lebo to ľudstvo potom bude musieť zažiť obrovské zemetrasenie, ale ve- verím tomu, že sa ni- hlavne rodičia, ktorí majú chlapcov, zaktivujú a nenechajú ich, že on sa od rána do večera bude hrať na mobile. Chce sa hrať, hodina denne je norma. Ak chceš druhého hodinu, budeš hodinu cvičiť. Necvič, nechce sa ti cvičiť, koniec mobilu dneska, paráda. Hm. A keď chceš, môže si čítať knižku alebo upratovať, vyber si. Možno sa splní to, čo sa svojho času objavilo v jednej hre Radošinského naivného divadla, kde bolo povedané, keby sme my, ženy, povedali nie, nebolo by ani vojen, ani vojakov. Tam je všetko ukryté. Našťastie, áno, ale... našťastie ženy nepovedia vždy nie, no. Áno, ale... Tak, takže je... za to môžu ženy? <laughs> Hm, svojím <laughs> spôsobom možno aj áno. Aspoň no, tak... Miško kričí, Miško kričí, lebo jeho už spí, takže... takže <laughs> no, preto... <laughs> Teraz je už odvážny, áno. Áno, teraz, teraz je odvážny, <laughs> lebo inak by prišiel, ja za to môžem, nie, nie, nie, drahá, prepač. Ja, nič ja nebude, nič nebude, hotovo. Áno, takže a, problém, prečo, prečo sú tieto vety a určite s tým súhlasím, že ženy majú obrovskú moc, ale im chýbala sila preto teraz tie deti a tie dievčatá, ktoré vyrastajú, dorastajú, rodia sú, sú pozrite, aké vytunované mm. a aké schopné, aké pevné a silné. A potvrdzujú mi to aj klienti, keď chodia z, na konzultácie s deťmi a príde s dcerou, tak dcera osobnosť a teraz chlapec, mama mi, ja vrem, že jeho prebere len každý deň 100 klikov, 100 brúšakov, 100 drepov a kým to neurobi, nepôjde spať. To boli aj taký e, otec so synom, keď e, sa chlapec tak posťažoval, vraví, keby tak mama veď bola zápasníčka, tie, čo v ringu bojujú, boxujú. A ocino si tak povzdychol, no, tiež by som to chcel. <laughs> a prejdeme ešte na rodičov. Ako píše Milan, my s manželkou sme mali také ťažšie obdobie, približne dva roky dozadu, ale už je to dobré. Manželka je 16.5.91 a Milan má dátum 2.4.1980. Či sme úplne protiklady, čo sa našli? Manželka má alergiu na niečo sezónne, na jara býva dosť často chorá, mne zas nič nie je, ani alergie, ani nič podobné. Tieto slabé stránky majú po, <laughs> po nej so smajlikom. Voľa, kedy som intenzívne trénoval aj 2-3 fázovo za deň, no už párkrát, pár rokov teda to flákam, tak dvakrát za týždeň. Manželka športu moc nedáva, na pohyb jej, no pohyb jej nechýba. Sme štíhlej postavy a poprosil by som vás o náš rozbor a doslova napísal Nenechajte na nás nitku suchú. Ďakujem vám veľmi pekne za to, čo robíte, rád vás počúvam a prosím pokračujte v tom, držte sa. My ďakujeme, opakujem sa, ale veľmi rád sa opakujem, ďakujeme za dôveru. No tak poďme na Milana, začneme od Tipálka. <laughs> Áno, 2.4.1980. To mám ja akože ísť no, teraz? No, my na teba čakáme. Ty si teraz spevák v hlavnej úlohe. Ó, Karúzo. <laughs> Tak toto nedám. <laughs> Ale dal by si, stačili by kliešte. Hej, myslíš? Aha, na správne miesto. Hej, Ale... le lepšie jak proskyňa. Áno. <laughs> Mar marhule, marhule, marhule by to boli alebo, alebo technika pratlí. To neboli marhule. <laughs> No, yeah. tak 2.4. alebo druhý, lebo už tom trošku, ne? Ale neboj, druhého štvrtý, Dobre. Mm -hmm. Tak <laughs> hej, aj praclík bol dobrý, no to sme tam tiež mohli dať. <laughs> no poď tak, ty praclík. 2.4. je jedna jednotka. Áno. 4 dvojky. Áno žiadna trojka, dve štvorky, Áno. potom peťka chýba, jedna šestka, ano. aj sedmička chýba. V mhm. podstate celá tá, ako keby, čo sa tej hovorí, že duchovná línia 357, tak tá chýba. Uh-huh. A ešte osmička a deviatka po jednom. Uh-huh, to je Milan. Áno, ale zo, zoberme si, že keď ideme k podstate Milanovej, on, má, on je jim drevo, čiže kreatívny tvorivý. Váš patogen je horúčosť, predispozične máte trošku slabšie trávenie a obličky močový mechúr, na to si treba dávať pozor. A Milan si to už prirodzene nastavil, lebo ak on by tam nemal, to, to čo aj keď hovoríme tie mriežky alebo tie čísla, tak to je len ako základňa, že keď doberiete ako stôl, mám holý stôl a potom naň môžem dať obrus, kvietok, a nejakú výzdobu, môžem dať taniere pekné, poháre, čiže môžem to krásne celé dozdobiť a z toho suchého pôvodného stola je teraz nádherný, elegantný stôl. A takisto je to s ľuďmi, čiže neberte akékoľvek tie informácie, že OK, ja s tým nič nemôžem urobiť. Tu vidíte krásny príklad, lebo ak Milan by nemal nastavené tieto veci, tak v živote by nám mail nenapísal, v živote by o sebe on s dvomi štvorkami nepovedal, že on je čistá prokrastinácia, že všetko nestíha, že odkladá Takže vidíte, že bola tam aj a, taká tá otvorená kritika. Samozrejme, keby Milan bol čisto metrixový chlap, tak ne, nenapíše ešte aj na záver, že a nenechajte nitku na nás suchu. Čiže je to muž, ktorý na sebe pracuje, hľadá odpovede, skladá si. Na čo si treba dať pozor je, že tie dve štvorky, tá tvrdohlavosť je, no takže je jasné, na čom E, to mohlo trošku škrípať. No a 4 dvojky znamená, že vy musíte behať. Nie, že e, teraz už chodím len 2-3 krát do týždňa. Zavete si, že každý deň budem behať a dohodnite sa s veveričkami, že ak otinko nepôjde na hodinu behať alebo športovať, tak vám dá po 20 eur. No myslím si, že si vás odkontrolujú deti alebo manželka, čiže platí to, vráte sa k tomu športu, lebo šport vám dá silu a budete schopní zvládať akékoľvek situácie, ktoré do toho života prídu. Mm -hmm. Takže poďme na manželku. Ešte, ešte skôr, ako sa pustíte do, do manželky, pre Mareka, ktorý napísal teraz, e, poprosil by som ešte, ak má nejaké prípadné zdravotné problémy alebo niečo, čo by chcel poriešiť, tak aby ešte dopísal ročník 78, lebo máme tu len otázku typu, že čo sa dá s týmto mojim dátumom robiť a akú stravu by som nemal konzumovať. Či vám to stačí, pán Planeta? No nie, že čo sa dá s datumom robiť, neviem, veď datum sa dá odložiť. Dá sa prečítať, áno. A... Dá sa prečítať, takže skúste niečo do toho vsunúť, že prečo vás, čo vás zaujíma, či to kvôli robote, alebo nejaké problémy zdravotného charakteru sú tam? Nie, ale môže to byť, že viete čo, zaujalo ma to, chcel by som vedieť, uh, lebo samozrejme platí to. Ak vy máte viac Yangu, tak Yangovi píšu, tu máte dátum, uh, čo mám s tým robiť? Hm. No lenže... A čo by som nemal jesť, napríklad? A čo by som nemal jesť? A, takže, ale... A prečo je tá zavied... klobasa taká zlá? A, a my sme zaviedli to, že tie maily potrebujeme v tom vidieť ako keby väčšiu tú hĺbku. Ano. Nemusí keby... písať slohovú prácu, len aspoň dve, tri vety ešte by sme poprosili. Áno, aby sme videli, že, že informácia, ktorá k vám príde, nepôjde hore komínom, takže asi ano. tak. Máte čas ešte, lebo ešte budeme čítať taký dlhší mail. No a tu, keď ideme k, vašej manželke, no ano, tak... k Milanovej máte... teraz. Áno, takže je to ako dcera, máte dva, dve, dve ženské ohne, takže mhm. manželka od vás potrebuje iba dve veci, lásku a radosť. Určite, Michal, ty si hovoril, povedz ešte tieto čísla. Mhm. No, to som ešte nehovoril. No, nepovedal. Takže tri, vo, ste mi do toho skočili, ani som sa no. k tomu nedostal. No tak musíš sa drať o miesto na výslní. Á, dobre, poďme na to. O, vidíš, že to dáš aj bez kliešťov. Á, troška. Tri jednotky, jedna dvojka, tri trojky, žiadna štvorka, dve peťky, jedna šestka, potom sedmička, osmička chýbajú a dve deviatky. Mhm. No, takže manželka je Yang Oheň, ona má patokén vlhko, a čím, čo treba podporovať, výraznejšie pľúta, obličky, a, tak ako Milan povedal. No ale tu je, od, vidíte, že on tým, že to vnímanie má dobré, tým, že vy ste celý život veľa športovali, tak to telo sa stalo silné. Tým, že manželka má jednu dvojku a ona je viac mudrc, tak samozrejme to teličko mohla zdediť slabšie. Vy máte výhodu, že ste ten organizmus zide, zdedili silnejší. No ale na to tu není čo treba, že nejakým špeciálnym spôsobom do, vás, do vášho vzťahu alebo do vašej rodinky rýpať, lebo vy ste pekná rodina, ale platí jedno pravidlo. A urobte všetko preto, aby manželka bola šťastná, aby sa usmievala. Samozrejme jej chýba štvorka, takže treba ju chváliť, ja mám takú múdru manželku, obdivujem, prečo si takého tuleníka alebo chlapa s ľavými rukami zobrala. A ona sa usmeje. To znamená, robte, e, zabávajte ľudí s sebou, lebo najväčšie umenie nie je zabávať sa na druhých, ale zabávať sebou druhých. Čiže myslíte na to, toto je najväčšie umenie. No a vaša manželka, keď viete a máte žolika teraz v rukáve, tak vždy hovoriť, že neviem, napríklad ďalšia zvied, neviem, čím si Milánko zaslúžil takúto peknú a múdru. No, keď vidíme čísla, je jasné, kde to celé narazilo. Manželka má 4 jednotky, Milan má ale dve štvorky, takže ak ste sa začali presviečať o pravde a hlavne keď ste chceli prejsť a vykomunikovať to u manželky, ktorá má tri trojky a vy žiadnu, no tak jasné, že tam ste narážali, ale tam by malo byť vždy vo vzťahu jednoduchá otázka. Je vlastne dôležitá táto téma pre náš vzťah? No nie je. Alebo počul som takú jednoduchú vetu, že my sme sa s manželom dohodli, že všetky tie dôležité témy si rieši on a ja tá, tie menej dôležité môžem riešiť. A bodka a netrapia sa, alebo rozhodne tá dotyčná osoba, čiže aj vy sa viete s manželkou dohodnúť. Čiže princezny máte rovnaké. Dva ohníky treba štekliť, chváliť, nekritizovať, e, zabávať, rozosmievať. No a synátor je filozof, takže s ním treba sedieť, alebo večer, keď ide spať, si lahnem k nemu do postele a začnem sa rozprávať ak vidím, že manželka nie je vo svojej rovnováhe a sile, tak určite idem ja k synovi, nepošlem ju, lebo ona s tým ohňom, keď by začala chrliť ten oheň na syna, tak to nemusí byť dobré. Samozrejme, on má tri štvorky, zase bude bojovať. Čiže nemáte to také zamotané. Je to úplná pohodovka, len vedieť to, že z ktorej strany Milan bude vstupovať, aké žartiky bude používať, ako bude chváliť. No a tým, že vy ste in drevo a už nastavené, lebo tým, že Milan na sebe pracuje, videli ste tým, akým spôsobom ukladá otázky a akým uh, napísal ten mail, takže Milan je na dobrej ceste, toto vám pomôže. No a ešte prvá otázka, ktorá bola podstatná, pani Kolombová, samozrejme, my sa musíme dohodnúť s Petrom Kršiakom na maratóne, ano. takže do, ma- do maratónu ju zase sa mi podarí nejakým spôsobom vy vy ju spracujete nenápadne dovtedy. Áno, tak ja ju spracovávam tak postupne, ano. ale platí to, že látka znamená, že aj keď ja by som chcel, že toto by bolo najlepšie, najúžasnejšie, ale to ona musí tak nacítiť Takže samozrejme e, s Petrom Kršiakom by sa bola schopná baviť akokoľvek dlho, ale Jujha, uvidíme. jujha. Hm. Jujha, no veď to je sa, teda vec, toto to, to stúpam. No veď tak, ale vy sa čudujete, koľko máte trojok? Strop mi nestačí. Aha, no a otázka je, koľko máte trojok? No ja 3, 3, 6, 9, tak je ich tam veľa, nie? No dosť. Takže preto ona má, manželka má rada múdrych ľudí, čiže <laughs> samozrejme, keď uh, aj Milan, keď nemá trojku, ale zoberme si, že on tie slova prirodzene vie ukladať, takže takýmito ľuďmi ona je schopná sa pobaviť. Jej lezie na nervy to, čo občas sa uh, nám udeje, o, o akých kravinách vy sa tu bavíte a toto a toto, že by malo byť a toto, že takto, no toto je čistá hlúposť. Takže toto ona nemá, nemá rada, takže preto, keď, keď sú ľudia, ktorí chcú na sebe pracovať a keď ich to nezaujíma, OK. Lenže aj to... inteligenciu musíte dávkovať, nemôžete ľudí zavaliť inteligenciou, to by bolo tiež nezvládnutelné. No ako kde, ako u koho. No. Takže preto, keby uh, my sme mali všetkých dozretých poslucháčov, kdežto ale slobodný vysielač si môže hoci kto aj v krčme zapnúť a potom povie koloidy, nejaké striebro, no to ja mám, pozrite, také bublinkové koloidy, ale, ale, ale pečeň mám denu, takže toto je divné, tá pani sa tomu nerozumie. A keby tam si to nejaký Janko Mrkvička alebo nejaká e, Zuzka Chlastová, aby jej tam napísala mail, no tak a to by ju asi hmm. rozladilo a nemotivovalo by ju, lebo tým, že ona je voda a múdrosti tam má dosť, tak ona samozrejme sa chce s ľuďmi rozprávať, spoločne rozvíjať a nie bojovať, nie presviečať. No v každom prípade bude to pekný darček, keď sa nám to podarí všetko zrealizovať aj s pani Kolombovou. No, ešte si dáme jednu prestávku, ale pred ňou Mareka, lebo teda je tam na druhej strane, aj zareagoval, tak vás poprosím ten dátum 27.2.1978 a napísal nám, že rád by vedel, akým smerom by sa mal uberať, čo sa týka športu, ľudí, cestovania a s akou ženou by bolo dobré sa dať dohromady, aby ho to posúvalo ďalej v živote, alebo by bolo lepšie bez No a čo sa týka tých e, problémov zdravotného charakteru, tak na pravej ruke ako keby mu schla pokožka, praská mu to tam na pravej ruke. Sú ľudia, ktorí majú aktívnu ľavú. <laughs> Ešte raz na tom, prosím ťa. <laughs> to je 27.2.78. No, čo sa týka Mareka, tak on je Jangovikov Eh, patogén, čo to znamená? Čiže pevný, silný, keď sa rozhodnete či už športovať, čokoľvek robiť, tak nepotrebujete veľkú motiváciu, vy idete. Mm-hmm. Patogén je horúčosť, čiže pozor na vypražané, vysmažané. No a predispozične najslabšie sú pľúca, hrubé črevo a obličky, trošku trávenie. Takže preto, aj keď nemáte vyvážený jedálniček, alebo môže tam byť viacej mesa, viacej chleba, viacej sírov, tak telo to nestíha detoxikovať, tak to potom ťahá cez hrubé črevo. Čiže vo vašom prípade určite by bolo dobré Greenwaysová chlorela. Keď nepoznáte chlorelu, tak si kliknite www.planetanatru.sk tak tam si viete pozrieť, ako vyzerá Greenwaysová chlorela Mm-hmm. Čiže tá je najkvalitnejšia a tá by bola super, čo sa týka čriev a, a čreva sú prepojené s pokožkou, čiže tá suchá, suchá pokožka hovorí o tom. Čo sa týka šport, a vyberte si šport, ktorý vás baví, ktorý vás fascinuje, lebo kovy, to, to znamená, ak ste počúvali celú reláciu, tak viete, že kov tanec až tak moc nefascinuje. Keby to bol tanec, tak nejaký hýbov alebo nejaká dynamická hudba. Kou fascinuje skôr činky, posilňovňa, uh, cvičenie s vlastným telom alebo niekde, kde tá výkonnosť môže byť vyššia, kde tam môžete ísť cez hranu, lebo Jangovikov je bojovník, čiže ak by ste nevedeli presne definovať mať definíciu jangového kovu, tak si pozrite Rockyho so Silvestrom Stallonem, to väčšina ľudí pozná, čiže keď si pozriete jednotku, pochopíte, akú moc má jangový kov. No a čo sa týka uh, e, cestovania, tak cestovanie je vždy dobré, ale myslíte na to, že my všetci máme obmedzené množstvo energie. A cestovať len tak po svete, a vždy prichádzate o čas a o, o energiu a o peniaze, takže ja radšej by som čas, energiu, peniaze venoval tomu, čo mi do života niečo prinesie. Ja vždy sa ľudí pýtam, no čo vám prinieslo, že ste videli tá v Taliansku napríklad toto a toto a čo vám prinieslo to, že v Španielsku ste videli more a takéto pláže a takéto budovy. Je lepší človek? Nie. No tak na, keď pôjdete, že raz do roka na takú intenzívnejšiu dovolenku, OK, ale niekto, že ja chcem precestovať celý svet, no tak precestujete celý svet, budete vidieť, ako kde ľudia žijú, ako fungujú, ale ste lepší človek? No nie ste. A otázka je, možno sa niekto stane lepší človek, ale čo s tým urobíte v 80 alebo v 70 že ako to, čo som sa naučil v tom svete, prenesiem do hmoty. Zoberme si, že čo urobil Tomáš Baťa. Chodil do Ameriky, naučil sa napríklad, ako sa v Amerike na linkách pracujú a vyrábajú topánky a preniesol to na Sloven, na, či, či do Zlína. A tá... Aj na Slovensko, však vo svete, no, v Partizánskom a tak ďalej. Áno, takže bolo to Československo. Takže a tam rozvinul uh, to, čo sa naučil v tom svete. Čiže myslíte na to, že keď zomriem a postavím sa pred Boha a on mi dá otázku, čo som pre svet a ľudí urobil, tak a, a bude zaujímavé, čo by ste odpovedali. Takže mm-hmm. z tohto hľadiska, no a čo sa týka ženy, tak ženu by ste mali mať vedľa seba takú, ktorú budem milovať, ktorú si budem vážiť a ktorá podľa mňa vám do života príde žena, ktorá bude vtipná, zabavná, lebo pre vás, keď ste ako Jangový kov, tak ideálny by bol Jinový kovík, alebo nejaká zemička, aj voda môže byť dobrá, aj in drevo. Takže viac tie inové elementy, ak si pritiahnete partnerku ako jangový element, či už je to jangová voda, jangové drevo, jangový oheň, jangová zem, môže to byť náročnejšie vzťahovo, ale vy keď už teraz viete, že kov je takýto silný pevný a vo vzťahu si musí dávať pozor na urážanie, lebo kovy sa ľahko urážajú, ale vás by nemali len tak ľahko uraži, uraziť. Mal, mohol by vás uraziť niekto, kto je ako keby vyššie, ale tí ľudia, ktorí sú na úrovni, nerobia to, že sa snažia zraňovať ľudí a urážať ľudí okolo seba. Mm-hmm. Poďme mriežku. Áno, poďme mriežku 27.2.78. No, on tú mriežku určite dobre pozná, lebo 1, 2, 3, 4 krát už sme ju hovorili. Už toľko? Sme mali tento dátum? Áno, áno. Iha. Ale Takže... ono nemu, nemusí poznať, lebo podľa všetkého to, čo napísal, to mm. píše prvýkrát. Môže a, byť. Takže a to je Michalo, uh, Michal by mal takisto počúvať, keď ľudia píšu maily, lebo ak by on už tento datum posielal, tak nenapíše takýto mail, Mm-hmm. Čiže to, tak, to tak možno bude pre neho zaujímavé si vypočuť o svojom dátume, keď sme to hovorili o niekom inom. Mm-hmm. Až teda chce, tak to bolo tajomstva zdravia 35, 137, 179 a ešte to bolo aj maratón 8, ale Uh mhm. -huh. Tam by to musel Ten, hľadať. To by dlho hľadal, no. no, <laughs> mal, si, mal si povedať iba ten maratón. <laughs> Ako zakerák, hej? <laughs> no, dobre, tak poď na to, Že, to, že niekto má podobný dátum, ešte neznamená, lebo zoberme si krásny príklad je, že ja som sa narodil 4.5.75, a mal som klienta, ktorý si objednal rozbor a narodil sa 4.5.75. Ja som Peter, on je Pavol. My sa vôbec žiadne rodinné väzby sme nemali, ale teraz sme ako veľmi dobrí kamaráti. Dvojičky. A hlavne my sme ako dvojičky, aj tak premyšľame, fungujeme, konáme. Samozrejme sú medzi nami rozdiely. Nevolám ale... teraz s ním náhodou? Nie, nie, ne, nie, nehovoríte nie. s ním. Nie. Rozdiel je v tom, že uh, alebo to, čo máme zhodné, tak sú láska k športu a keď som bol u nich robiť konzultáciu, lebo sme sa dohodli, že testov, tak jeho manželka hovorí, že pozri, aha, dvaja Peter a Pavol, rovnaké bundy na seba, normálne on mal, keď som prišiel k ním, on mal presne takú istú bundu ako ja. <laughs> takže, takže a, človek si povie, že existuje, je toto možné, no je. A zoberme si, že to je jedna verzia, že existuje spustu ľudí, ktorí majú rovnaký datum ako vy, ale môžu sa podobne alebo rovnako správať alebo rozdielne. Hmm. Ale čo je ešte zaujímavejšie, existujú výrazovo, tvárovo podobní ľudia a takýchto ľudí na svete máte minimálne 3 až 5 verzií. Čiže keby sme urobili sitko a analýzu, tak pritiahnete 5, 5 Petrov planietov, ktorí normálne vyzerajú presne ako vyzerám ja. Hm. Alebo máte 5 Petrov Kršiakov. Áno, jeden je pre... v Afrike niekde na rovníku. No, v Afrike by asi nevyzeral presne ako no, Peter bol by čokoládový, to isté len no. čokoládové. <laughs> No jasné. Už horka, horka ešte k tomu. Petra Áno, Nie, takého si dajte. Bude figurka smejúca, nevymýšľajte s čokoládkou. <laughs> <laughs> To znamená, bude smejúca sa figurka, čokoládkovú nie. Ale čokoládková by bola dobrá, dáte si do úst hlavičku a budete smulkať. Hej, no, ale oni začnú, zač, začnú odhryskavať niečo prvé iné, takže... a, <laughs> eh? nie, to by tam nebolo urobené, to by bolo normálne ako... <laughs> ako vieš? no, no. ale vy musíte byť kompletní, Miško hovorí, že ste kompletní. Jo, ja, to by bol iný Mikuláš na Vianoce. Mhm. Čokoládový. Dobre, tak dajme mriežku. Inak ale ešte k tomu, toto je pravda, že ja som mal také, že kedysi som mal frajerku, ktorá mala maminu a ona robila v novinovom stánku na stanici v Prívidzi. Uh-huh. Mhm. A jedného dňa proste som išiel okolo, tak reko a zastavím sa na kus reči a ona, že no teda čo si si to tu dovoloval? Však byl, do, no, normálne do obeda si tu bol, ani si ma nepozdravil, ani si vidíš nepovedal pekného. A hovorím, čo? Ja som tu nebol. <laughs> Takže... Ja, ja Prievidzi máš dvojníka? <laughs> No. No teda. Tak ja neviem, či Prievidzi, bolo to na stanici, mohol len prechádzať. Prechádzať, áno, okolo. Hej, takže... Ale normálne sa na mňa oborila, že aký som bol hnusný. <laughs> Pozerám, a ty si, mal iba vypite, ty si mal iba vypité a nepamätal si si. To nie. <laughs> tak poďme. Tuto teda vychádza jedna jednotka, tri dvojky, dve trojky, mm -hmm. štvorka nie je a potom jedna peťka, jedna šestka, dve sedmičky, jedna osmička a dve deviatky. Má skoro komplet. Skoro, až na tú štvorku. Mm-hmm. No a keď zoberieme čísla, čiže jednotka je ego, máte jednu, dvo, e, dvojky máte tri, čiže to je energia, trojka je múdrosť, štvorka je sebavedomie, to vám chyba, peťka je intuí, e, intuícia, šestka je schopnosť dokončovať, sedmička je duchovno, osem je láska, deväť sú peniaze, čiže intuíciu, napojenie na to duchovno tam máte silné, otázka je kde a čomu sa venujete za bežných okolností. Určite veľmi pre vás podstatné je, aby vaša priateľka, okrem toho, že bola smejko, vtipná, veselá a to trénujte aj vy, lebo keď nebudete trénovať radosť a smiech, no tak samozrejme kou sa bude stiahovať a uzatvárať. Lenže ak chcete používať svoju silu, tak jangový láskou kultivuje oheň, to znamená smiech a radosť a samozrejme láska. Takže druhú z vecí, čo vaša priateľka potrebuje mať, je musí mať lásku k športu, čiže buď bicykel, beha alebo tancuje, ale robiť nejaký šport intenzívne, lebo keď vy máte tri dvojky, tak nemôžete mať vedľa seba tetu, ktorá len pere vežehli, varí, upratuje a na bicykel alebo na túru alebo takéto to ona ani, ani zaťať, uh-huh. lebo mhm. tam by vznikal časom konflikt. No, ani zaťať, ani skončiť. No ak by chcel ešte Marek nejakú doplnkovú otázku, dáme mu tak zhruba 2,5 minútky, aby mohol zareagovať, ktoré vyplníme poslednou prestávkou. Máme tu už v podstate polnoc, aspoň v čase premiéry prekračujeme hranicu medzi pondelkom a útorkom, tak niečo o hviezdičkách. Opäť samozrejme zo strany Dušana Grúňa. nocou besennou a večne sami blúdili sme tmou len hviezdy s nami temnou oblohou konali márnu púť. Úsmev na perách mala si vtedy v očiach hviezdny prach a mesiac bledý a mňa divný strach zovrel do svojich púť. jasný deň, vtedy keď sa to stalo, keď som stretol sen a stačilo tak málo, len pár krátkých chvíľ, kým som oslovil sen, ktorý sa od tej chvíle na skutočnosť premenil a hviezdy od tých čias zas blúdia s nami, sprevádzajú nás. Už nie sme sami, sprevádzajú nás hviezdy spod tvojich ktorý sa od tej na skutočnosť premenil. Hviezdy od tých čas sa blúdia s nami, sprevádzajú nás. Už nie sme sami, sprevádzajú nás. Hviezdy spod tvojich rias. Dubi, dubi, dubi. medzi také hviezdy sa zaradil aj Dušan Grúň, sprevádzal nás dlhé roky, dnes v spomienkach, v pesničke, ktorá má aj svoju samozrejme originálnu verziu, Franky Sinatra by tiež vedel dlho rozprávať a už tiež nemôže, tak na Dušana Grúňa spomíname stále ešte v čase jeho narodení novom, 26. máj sa písal, keď sa v Žiline. Narodil dnes je v Žiline Miško Zachar. Halo, halo. No, áno, áno. A toto je prvýkrát, čo som počul túto verziu. Hej. teraz som vždycky počul verziu od... Uh, Asi Berca, Ma... Bal, Berca Baloga, čo? od Marcina. Alebo Marcina, aj tento môže byť, že naspieval, ale Berco Balok ten, tiež. Tento spieval, že pitvu večer mám. <laughs> Áno, ty myslíš uragán. Mhm. Áno, Ale, ale, ale. No. Ja som iba ich verzi počul doteraz v podstate. <laughs> no a na telefóne máme Petra Planietu. Halo, halo. Áno, áno, sme tu. Výborne, tak nám to funguje a nech nám to vydrží. Prejdeme k predposlednému mailu zatiaľ, ale počkať moment, vyzerá to nádejne, že ešte Marek, zar, áno, Marek zareagoval, takže napísal nasledovné. Ďakujem za rady a informácie. Ešte by som poprosil o oblasť, v ktorej môžem byť najviac prospešný a úspešný aj pre spoločnosť dokonca. Inak ďakujem, čo ste povedali, pasuje. No. No, čo sa týka Marek, vy si vyberte, že čo vás baví a fascinuje. Najjednoduchšia vec je, že a, popýtate sa priateľov a známych, nech vám povedia 5 vašich top vlastností, že niekto povie pracovitý, tvrdohlavý, čo ja viem, kreatívny a vy si len zapíšte 5, a, všetkých tých 5 vlastností, minimálne 5, optimálne 10 ľudí a tá vlastnosť, ktorá sa opakuje, by som mal používať No a potom si sadnite a zoberte si, mám miliardu, čo by som s miliardou urobil pre svet a pre ľudí. Miliarda a... to je na infarkt. Už milión s vami niečo urobí, ale miliarda to... A s miliónom nič neurobíte, keď si poviete, že ja keby som chcel, že idem urobiť školu pre deti, tak s miliónom ani školu nepostavíte. To no, znamená... na Slovensku, prosím vás, s miliónom urobíte všetko, no čo? všetko, čo? Veď, veď všetko. Veď u nás, u nás sa tieto za milión urobí uh, dve tieto o, o smetiska na to je stoiska na... Dve tak, smetisk, na, na smetiska, smetiska, áno, smetiska urobíte. Áno. Nie, nie, to som počul, že uh, robili nejakú, bola nejaká verejná výberová a za takéto ťažké peniaze urobili stoiska na smetné koše niekde, že vrem, že fúha, tak ja sa ani nečudujem alebo čo som ešte počul, že robili za 10 miliónov e, nejaký e-shop, mhm. ktorý v podstate dneska ani štát nepoužíva a používa ho nejaký súkromník. Hej. Takže, Dobre, tak sa... urobili mu štart do biznisu. Nie, veď to tak sa funguje, že to príčka kamaráta, známeho uh-huh. to niekde posuniem a, a na základe toho potom e, odporúčim a potom e, samozrejme to treba zaplatiť, lebo to tým odborníkov, ktorí sú normálne vysoko kvalifikovaní, ktorí robia aj pre Google, čiže oni hodinovú taxu majú 500 eur. No, 500 toho... eur som ja dostal na podporu, keď som vydával CD, tak e, Fond pre podporu kultúry mi dal 500 eur a čo všetko som preto musel spraviť a to si neviem predstaviť, čo takýto musia urobiť potom keď dostanú 10 miliónov alebo, alebo 10 tisíc. No ale tí ľudia si aj tak neuvedomujú jednu vec, že okoľko, a, aký veľký problém v živote si vytvoria, lebo zoberme si, že peniaze si nezobereme z tohto sveta, ale peniaze nám môžu narobiť obrovskú šarapatu do ďalších životov, alebo keď ja eh, nenarábam dobre peniazmi, tak eh, môžem sa dopracovať ku rôznym komplikáciám, ktoré nemusia byť v tomto živote, ale môžu byť v ďalších životoch. Čiže radšej platí to, ako to bolo dávno eh, v Japonsku, že jedinú vec, ktorú eh, muži mali v tej dobe, bola čest. A teraz zoberme si, že koľko ľudí kvôli peniazom príde o to podstatné a o to jediné, čo má. To ostatné mu je reál, reálne na nič. Tak viete, lebo... aj my sme tu mali kedysi česť. Česť práci tu bolo. Áno, áno. Takže niektorí sa toho držia. Čest, čest, čest Len to nehovorte nahlas, lebo vás budú ťahať po súdoch, že, pro, že propagujete komunizmus. Už aj no, takéto, no, tak... takéto paradoxy sa dejú, že povedať čest práci je pomaly trestný čin. No, môže to byť, ale pointa je v podstate niekde vždy úplne inde a ľudia potrebujú si sami uvedomiť, že vieme, všetci vedia, čo sa v tejto krajine deje alebo vo svete sa deje. Mm. Ale otázka je, a to je odpoveď aj pre, pre Mareka. Mareka. Marek sa narodil, ja som tiež Jangovikov. A Jangovikov má úlohu niečo v tomto svete zmeniť, lebo on je ako gula z dela vystrelená. Čiže my ako Jangovikov nepotrebujeme klepkať po pleci, že robíte to dobre, robte to ďalej. Jangovikov potrebuje cítiť, že toto ma baví, toto je moja láska, vášeň a idem to robiť. A zvládne on všetky prekážky, ktoré do tej cesty prí, prídu. Okrem iného Marek tým, že má aj tri dvojky, aj múdrosť tam je, Čiže má všetko na to, aby to ustal a zvládol. Takže ak by Marek aj napriek týmto odporúčaniam sa nevedel nájsť, tak dá sa niekedy spojiť, ale urobte si tú úlohu. To znamená, mám ľudí vlastnosti, mi povedali, že takéto tieto dve alebo tri sa opakujú, potom si sadnem, mám miliardu a teraz začnem písať, čo by som robil s miliardou. Môžem si urobiť fitness centrum, alebo budem napríklad coach, alebo budem kuchár. To znamená, je úplne jedno, ale platí to, že iba pár percent ľudí dokáže uspieť, ale uspejú iba tí, čo to milujú. Takže v tomto je dôležité, aby to, čo bude Marek robiť, aby to cítil, aby to miloval. Mm-hmm. No, my budeme teraz postupovať ako tí cudzinci v noci, ktorí boli opisovaní v pesničke. Pre niekoho môžeme aj po tejto stránke byť e, e, pomenovaní. Prejdeme ešte k dvom mailom, ale začneme teraz tým, kto nás má zase napočúvaných celkom dosť, Dušan. Mám tu tri dátumy. Dušanov je 18.10.1982 potom je tu partnerka, žena Petra, 31.7.1981 a dcerka Ema zadovážili si v apríli 10.4.2023 inak po 40 boli časy, keď e, mali dievčence deti už v 18 aj sa vydávali, tak to by skôr mali už pomaly vnúčatko, ale taká je dnes aj doba, že po 4... Možno sa niekomu nezadarilo, aj Lenka Filipová mala svoju Lenku až po 40 No a chcel by poprosiť o rozbor a rady a začneme teda dcerou Emou. Pri narodení mala pri pravom oku červené, to majú väčšinou rodičia pripravené. Nikto nič nám nepovedal, čo to je a čo s tým. Ak sme vonku a je zima alebo fúka, tak jej to očičko slzí, Zdá sa mi, že má studené ruky a nohy, to ma zaujíma, že čo s tým, ináč je veľmi šikovná, do všetkého sa zapája, papáme na raňajky väčšinou zeleninové polievky, do toho pridáme nejakú obilninu, väčšinou rýžu, strukoviny, ak chce morské riasy, potom vývar, kuráci, hovedzí, pečivo iba malinko, skoro vôbec, klasické sladkosti žiadne, okrem detských piškôt, e, väčšinou iba domáci koláč, zdravšiu verziu, rovná sa žiadna biela múka ani cukor, mliečne výrobky, výrobky žiadne okrem mliečka, ktoré má, ak chce. Myslím tým kojenecké kozie, mlieko, ovocie, jablka, hrušky, to, čo vyrastie u nás, žiadne banány, pomaranče, meso, papá, zemiaky skoro vôbec, to je u nás málo kedy, ani si to nepamätám. Jediné, čo robím, halušky, ale to väčšinou jem iba ja. To by bolo v podstate asi všetko, potom je tam rozoberaná manželka a Dušan samotný, takže Ema 10.4.2023 No, čo sa týka princezny, tak ona je jangová zem a jej patogen je sucho a predispozične ona má slabšie obličky a žočník jej tam vyskakuje, čiže to je pečen žočník, takže preto pri tom očku oči sú prepojené s pečenou a so žočníkom, takže Krok číslo jedna, keď sú deti malé, vy ako rodičia potrebujete vždy dávať do seba emócie vonku, takže ak je jeden z vás, ktorý má viac nejakého napätia alebo viac stresu, tak na to s rodičov môže ťahať. Samozrejme, keď je vonku horšie počasie, chlad, vietor tomu neprispeje, takže sa to prirodzene zhoršuje. Takže a už dneska viete, že oči sú prepojené pečen, žočník, takže Zavete si, že 10 minút denne sa šteklíme, naháňame, jašíme, aby ona pres napätie zo seba dostávala a keď to bude zo seba dostávať, tak sa to nebude prenášať potom prirodzene do toho očka. Mm-hmm. A, samozrejme, tam by mohli poz- pomôcť zelené potraviny, či už je to zelený jačmeň alebo chlorel, ak by jej chutila chlorofil by mohol. že všetko toto zelené by jej mohlo, mohol v tomto pomôcť. Dáme tabulku? Jasné. Dobre, a tu si dovolím povedať, že už sme riešili konkrétne túto osobu, lebo aj rodičov dátum, aj tento sme mali v predošlých reláciách. Áno. Takže to budú asi oni. Napríklad tajomstva zdravia 256 a 278. Aha. Tri jednotky, tri dvojky, jedna trojka, tri štvorky, žiadna peťka, jedna šestka, žiadna sedmička, jedna osmička a žiadna deviatka. Mhm. Štvorky tam boli koľko? Tri. Tri. No takže princezna tam má dve štvorky a tým pádom, či tri, tri. štvorky, či, čiže je tvrdohlavejšia. No aj zemička je robí to, že sa môže niekedy zaťať, takže už viete, že keď sa zatne, bude tvrdohlava, mi už tekliť, aby sa prirodzene uvoľnili tie energie. To je všetko. Jo. Dobre. Ako ďalej teda píše Dušan, žena Petra a ja sa stravujeme rovnako ako MK. Samozrejme, nepijú to kozie e, dojčenské mlieko. E, no Nieke... a ešte, pa, pardon, ano, ano. teraz e, sa mi prepojilo, určite, keď aj zoberiete, že prečo sa to aj uh, nezlepšuje, lebo kozie mlieko nie je moc ideálne dávať, lebo samozrejme, keď mlieko je živočišná bielkovina, nefunguje to ideálne, čiže kľudne nech je na materskom mlieku, keď už materské mlieko bude odstavené, nech prejde na rýžové mlieko alebo nejaké obilné, ale nie kozie, lebo človek nie je kozička, človek nie ani krávička. Ako kto? No, dobre. <laughs> Niekto je kôr napríklad. Niekto starý cap. Môžeme, môžeme v tom <laughs> filozofovať. No a druhá z vecí, keď aj odsledujete, čo jej chutí, tak jej všetko chutia také mučné, pečivové, keksikové veci a to takisto nie je ideálne dávať. Čiže mhm. da, naučiť ju nie, že piškotiky, lebo piškotiky je takisto múka, a piškoty sa nerobia z celozrnej múky, čiže to je viac taká, že biela. Alebo a potom sú z toho je... múky. Áno, a potom sú z toho múky, presne tak. Tak v tomto prípade platí, že skôr to naučte, tak ako my sme boli deti, že výnimočne v nedelu bola Vianočka, takže ho naučiť, že napríklad teraz je výnimočný deň, nedela, tak si môže dať takýto malý dezertík, ale cez týždeň by mala aj z kaše, alebo mm. polievočky, ale nie piškotiky, lebo piškot Uh, nie je výživa pre dieťa, Veď to je len mu, voda, múka, cukor, vajíčko, mm-hmm. takže tam, tam nemáte čo by podporovalo zdravie. Ideálne je skôr, keď už chce niečo také chrumkavé, tak sa dajú kúpiť v bioobchode kukuričné lupienky a tie môžem dať jej chrúmať, ale nie piškoty by som jej nedával. Ano. Keď sme pri tých ideáloch, spomínal som to na začiatku, keď som začal čítať tento mail, že toto dieťatko je teda po 40 -tke. E, teraz nebudeme pozerať na to, že či mohli mať, nemohli mať, možno sa niekomu nezadarilo, ale podľa vás, kedy je ideálne, keď má žena to dieťa? Či ako za socializmu aj 18 alebo niekde po 20 alebo po 30 alebo nevadí aj po tej 40 No, v dnešnej dobe ideálny ten vek je možno okolo 30, mm -hmm. lebo keď zoberieme, že uh, ja keď zoberiem, že Tera má teraz 20, skončila, skončí teraz strednú školu a teraz, že by mala rodiť a hneď prejsť do toho materstva. Veď ona si moc ten život neužila a a potom už prirodzene prejde k tomu, že od rána do večera dieťa, dieťa, dieťa. Tak ale... za toho socializmu, viete, aj tá spoločnosť sa trošku postarala, boli tam tie mladomanželské pôžičky, boli aj podnikové byty, ja, čiže tí ja, mladí ja viem, mali ale, lepší ale, základ ako dnes. Ale hlavne tam musíte byť, mať určitú dozretosť toho života. Aj to, áno, samozrejme. A, a 20, 20 ročný, 25 ročný to ešte nemá nejakú skúsenosti. Ideálny ale preto dieťa bol dobrý partner na hranie, <laughs> keď mal 18. Áno, áno. Ale no, keď to zobereme, ideálne ja sa budem hýbať, takže niekde okolo 30 -ky. Samozrejme v tom veku 18-20 by človek relatívne mal byť v najväčšej sile vitalite, čo napríklad na dnešnú generáciu neplatí. Hmm. A preto väčšina ľudí to odkladá a zase tu je, bude nový problém, lebo všetci inteligentní to odkladajú, niektorí majú deti po 40 mm. No ale taký Daisy povie, to ja už 40 mám. 40 to ja som už dvojnásobný dedo. No, a, a ja už mám aj vnúčata s vlastnou dcerou, <laughs> takže... takže... Sú aj takí, ktorí to takto urobili, no. No, takže, hm? takže reálne... Tak, tak. Pán doktor, ja som normálny, sestra je normálna a deti máme <laughs> Joj. Skoro som to povedal. Mm -hmm. Osud a život vie byť pestrý, no. No, ale zase. Uh, poz, poznám takisto uh, ľudí, ktorí sú z tejto komunity a sú veľmi múdri, veľmi inteligentní, takže nebereme to Všeobecne. Ale samozrejme, že aj tam máte veľmi šikovných a milých ľudí. To všade. Ľudia sú no. len dobrí a zlí. Je jedno, akú má farbu. A, a, a... Nie, ľudia sú len dobrí a zranení. Takže tí zranení ľudia ubližujú a robia všetko, mm. aby nejakým spôsobom ubližovali druhých, alebo okradali, alebo takéto mm. veci. Lebo dobrý človek vám nikdy nebude robiť to, čo iní ľudia robia. Viete, koľko, viete, koľko krát mne už ľudia povedali a vy si myslíte, že keď budete takýto dobrý a milý, že sa vám bude dariť. Ja vrem, neviem, ale minimálne môžem ísť uh, s kľudou spať, môžem sa kľudom postaviť pred zrkadlo, a keď budem zomierať, tak mi neprídu čúrať a pľuť na hrob. Takže mm. viete, ja, ja nechcem byť pokovaný v uríne, že tam prídu a, a teraz... A stále len v močiari som furt. <laughs> že v moči pokovaný. To, síce urinoterapia je dosť silná metóda. Áno, ale... ale to by mali za života, nie po smrti aplikovať. Hej, hej, hej, po smrti no. to neaplikovať jak sa tí dvaja dohadovali, že počuj, to boli takí opity, že počuj, ja keď zomrem, tak každý deň mi vyleje na hrob flašu slivovice. A tomu na to hovorí, jasné, vylejem, ale najprv ju presedím cez bladviny. <laughs> to bude verzia. A tu, mi, uh-huh. a tu mi ešte svakol iný vtip, že, alebo taká otázka, že viete prečo uh, Kostra neskáče bungee jumping? Kostra. Hej. No, máte svoju verziu asi. No, tak lebo nemá na to žalúdok. Ne? mm, tak to áno, no. Joj, to zase bude e, aj Dušan šťastný, že sme mu to takto okorenili. okorenili. <laughs> Prejdeme teda k Petre. Ako už bolo povedané, stravujú sa rovnako aj Dušana, aj Petra, len bez toho kozieho dojčenského mlieka. Ale Petra je niekedy unavená, musí si pospať aj cez deň, má suché ruky, pety na nohách, e, myslím si, že ju trápi výtok, je doma s cerkou na materskej, potrebovala by niečo na posilnenie organizmu, snaží sa doma každé ráno cvičiť, ak ju cerka nechá, ale väčšinou cvičí s nami. No, ideme odzadu. Pravidlo číslo jedna, Uh, manželka nech cvičí a dcera nech sa moce okolo nej. A nech vysvetlí, maminka teraz cvičí, môžeš cvičiť so mnou. A napríklad takto to videla odmala naša dcera a my sme ju neposielali preč, lebo väčšina ľudí povie, ale ja chcem cvičiť v kľude, ale keď máte dieťa, dieťa chce byť s maminkou, ktorú miluje a nie vtedy, kedy maminka sa rozhodne. Takže preto hovorím, že na to dieťa by malo byť nejaké obdobie života, kedy ten človek dozrie a potom si uvedomuje, že dieťa nie je plišovej medvedík alebo psík, ktorého tam do kuta, vypnem gombík a on e, zase o dva dní ho môžem zobrať, zapnúť gombík a sa mu venovať. Dieťa potrebuje pozornosť stále, keď sa narodí. Čo sa týka teda a tých zdravotných predispozícií, alebo to, čo sa tam prirodzene deje, tak uh, aj manželka má teda tendenciu na slabosť pečen so žočníkom a trávenie, no a to bolo ale pri narodení, takže tie pľúca hrubé črevo sa tam potom mohli oslabiť, a záleží, aký tam teda jedálniček bol e, zvyšok života alebo predtým, jej patogen je horúčosť a jej jangovej kou, takže ona je dostatočne silná, schopná, aby zvládala veci, ale samozrejme je ideálne pre každú mamičku, aby si odýchla, aby ste si, keď dcera napríklad ide cez deň spať, tak si dajte šlopik s ňou, lebo nič lepšie a nič účinnejšie nie je ako malý šlofik. No a keby sme chceli, že podporovať tak existuje, takže z Dúlejpu je u, určite super, že deň a noc, keď sa napríklad deti dojčia, tak deň a noc napríklad so ženčeňom alebo moja krv so ženčeňom. No a samozrejme potom sú ešte ďalšie veci, ktorými viete podporiť uh, orgány, keď chcete. Čiže ak by ste uh, chceli a uvedomovali si, že OK, budeme niektoré veci pravidelne brať, tak mi napíšte na planetapozavinačgmail.com lebo tie produkty sa dajú priamo z firmy objednávať a môžete ich mať vlastnejšie. Poďme na mriežku v prípade Petri. Mm, no moment, ktorý datum? 31.7.81. Dobre, takže to máme 3 jednotky, 1 dvojka, 3 trojky, 1 štvorka potom jediná tam chýba 5 a všetko ostatné je po jednom 6, 7, 8, 9. No, to také vyvážené. Áno. No, 5 prirodzene Petra má ako žena, čiže intuíciu má danú a to, čo tam je výraznejšie, je teda 3 trojky, čiže tá múdrosť a 3 jednotky, čiže ego tam je silnejšie, preto si treba dávať pozor, aby ste sa nedoťahovali s manželkou, aby tam neboli boje. Mm -hmm. No, Peťka síce Peťku nemá, ale Dušan ju v tomto prípade má, Peťku ako partnerku. A ešte on je tu, Tiež inak chcel poprosiť, že aj čísla relácií, to sme už vyslovili, ktoré sú rovnaké, tie dátumy, že kľudne nech Michal povie a prezradí, že si to chcú vypočuť. No a pred e, Dušan teda e, má nasledovné, pred e, dvomi mesiacmi som zmenil prácu, pretože v tej starej nebol dobrý pracovný kolektív a bol to pre mňa stres a zlá nálada, ktorú som ťahal aj domov. Robilo to zle v rodine, pracujem teraz ako záhradník na poli vonku za každého počasia, manuálna práca, zlepšilo sa mi trávenie, stolica, telo mi zosilnelo, no vrátilo sa do normálu, lebo stále som športoval a chodil do prírody na túry, ale keď sa nám narodila cerka, tak to väčšinou beháme okolo nej, potom práca ešte do toho pes, ktorého máme na záhrade, ale musím s ním každý deň von. Tento rok som začal doma na záhrade sadiť zeleninu, tak som zvedavý, ako sa mi bude dariť. Na jeseň posadím ovocné stromy. To je všetko o Dušanovi. No, Dušan, teda vy máte patogén vlhko, vy ste young drevo, a predispozície najslabšie sú obličky a trošku tie plúca, čiže ne, ne, netreba sa vôbec ani čudovať, že prečo u cery sa objavujú také tie menšie kožné, po prípade tým, že aj manželka má trošku žlčník, čiže aj tie pečeňové veci, lebo oko je prepojené s pečeňou. No a preto platí jedno z pravidel, že starajte sa o seba, len otázka by bola nadušaná, čo chce jangové drevo za, na poli robiť. To znamená, vy ste sa narodili ako šéf, takže by ste mali ľudí skôr riadiť, fungovať. Možno dlhodobo ste robili niečo, čo vás nenaplňalo, tak ste si dali prestávku, lenže toto nie je úplne naplnenie vašho poslania a vašej duše. Mm-hmm. Takže treba to isté, čo sme sa bavili u Mareka, popýtať sa, aké sú vaše top vlastnosti, vyberať si tie, čo opakujú sa, potom si sadnú napríklad bude víkend, tak si zoberem pero papier, hore si napíšem mám miliardu, Vedľa toho mám vlastnosti, ktoré sa mi opakovali, že nejaké tri, že napríklad pracovitý, kreatívny a niečo. No a teraz začnem písať. Mám miliardu, môžem čokoľvek robiť, čokoľvek postaviť, čokoľvek vybudovať. Čo by ma najviac bavilo, aká činnosť, ktorú by som bol schopný robiť 20-30 rokov a na základe toho, keď si to začnete písať, do troch stĺpčekov, tak budete tam vidieť, o ktorej téme ma, viete písať najviac. No a tam by to malo byť, že napríklad ako Svokor miluje formule a autá, takže ja sa s ním môžem hodiny a hodiny baviť na túto tému. A reálne, keby som povedal, kde môže mať 25 a miliardu, no tak by mal možno nejaký svoj vozový park, rozvážal by, možno by taktikára robil čokoľvek, čo sa týka okolo aut, autami, šoferovanie. Takže aj Milan potrebuje, či Dušan potrebuje uh, si premyslieť, že čo je jeho top, lebo to pole a tá záhradka, to je taký ten jeho relax. Možno si odskočil na chvíľku, ale dlhodobo by to z môjho pohľadu nemal robiť, lebo tá duša sa bude búriť. Mm-hmm. No on ešte tak no. zaujímavo ukončil tento mail, že e, vám, pán Kršiak, chcem poďakovať za vašu prácu, robíte to perfektne, ste úžasný človek. Mesiac by ste ma mali doma. Mesiac. Hneď by ste zmenili. A že mali by vám pridať na výplate. <laughs> Ja budem rád, keď mi neuberú. Lebo, no, lebo no, tie príspevky ale... v tom ostatnom období od poslucháčov nie sú extra vysoké, takže nie je to také, aké by sme chceli. Tak, no, tak môže je, eh, pridať ruku k dielu. Áno, áno. Takže tu je jednoduchý návod, že keď každý prispieje na vysielač, no tak vaša výplata je hneď vyššia, takže... Tak, no, viete, máme 9 tisíc, to niekde má iba majiteľ firmy. <laughs> a nie všetci, čo ta, sa na tom podielajú. No a ešte obrovská vďaka Petrovi Planietovi za to, čo pre nás všetkých robí. Mali by ste si, pán Planeta, zvýšiť výplatu? No dobre, tak budem, budem písať <laughs> do, do vysielača, že, že mali by ste mi zvýšiť výplatu, mm -hmm. čiže prejdeme... Dostanete nuly, raz toľko, čo ste dostávali doteraz. Prejdeme z nuly na dve nuly, takže... A čo ste dostávali doteraz? Však no. teraz to povedal, že prejde z nuly na dve nuly. Tak, sobok. Ale nie je dôležité, si zoberme, že uh, jedna z vecí, čo sa mi v živote vždy potvrdila, ak robíte veci zo srdca a s láskou, a ja som zastanca toho, že radšej budem robiť prácu za 500 euro, ale ktorá ma bude baviť a ktorú budem milovať, ako prácu za 2000 eur, ktorá mi strašne bude liezť na nervy. A keď niekto povie, že no dobré, ale práca mi za 500 eur ne, neprinesie toľko peňazí, tak si nájdem ešte brigádu, aby som si privyrobil a budem mať dokopy a zas brigáda bude niečo, čo mám rád. A vám garantujem, že je otázka času, keď tam budete robiť rok, dva, že E, prirodzene niekto príde a si vás stiahne k sebe do firmy a dá vám dvoj, troj a viac násobok toho, lebo bude vidieť, aký ste schopní. Takže Dušan sa týmto spôsobom nemusí obávať. Skôr by bolo naopak, ak by ste tam boli dlhodobo, tak začne sa zhoršovať kolektív, po prípade začne sa zhoršovať mzda, začne sa objavovať iné veci, čiže duša vám nedovolí nikomu, aby ste išli proti nej dlhodobo. Hmm. Čiže rok, dva, tri je to schopná zvládnuť a keď sa teda vrátime k tomu, že ak ľudia veci robia prstom, vždy ich prežijú a mne sa to x krát potvrdilo, ja dneska, ja v mojich číslach nemám dar zarábania peňazí, ale tých peňazí mám, aj keď boli veľmi ťažké obdobia, ktoré do toho života prišli a to majú všetci ľudia, niekto to má vzťahovo, niekto to má finančne, niekto to má zdravotne. A keď prídu, tak jediná vec, ktorá vás podrží pri tom, že veď, ale ja som si slobodne, dobrovoľne vybral tú cestu, aj také množstvo peňazí, aj takéto telo, aj takýto vzťah partnera, partnerku, tak sa len treba vytešovať a kráčať, lebo vždy najťažšie, aj, aj v alchymistovi sa hovorí, že najväčšia tma je pred východom slnka, že aj keď to niekedy vyzerá tak, že toto nedám, ale vy ešte vydržíte a urobiť, urobíte dva kroky dopredu, tak vám to prinášie obrovský úspech, ale väčšina ľudí to tie dva kroky už neurobilo, lebo povie, umrem. Mm. Takže na toto odporúčal som minule ľuďom a pozriem si, ako sa volá ten film. Tak. Kúsok od šťastia? Šťastie na dosah, áno. Šťastie mm-hmm. na dosah, no niečo také. Takže keď, keď si myslíte, že uh, nedá sa dosiahnuť úspech, keď robíte niečo, čo máte radi, tak si pozrite tento film. To je film podľa skutočných udalostí, mm. natočený Takže a tam pochopíte, že koľko on problémov, prekážok e, zažil, kým sa dopracoval k tomu, že sa mu začalo dariť. Dokonca ho aj manželka opustila. Takže ale jeho to urobilo neuveriteľne silným. A ak začnete čítať životopisy niektorých veľmi bohatých ľudí, tak zistíte, že ty brďo, obdivujem ich, že toto prežili, a je taká dobrá kniha a to je a, o českých startupoch a tam je 10, 10 takých najúspešnejších a zatiaľ tam, keď ja som si to vypočul, tú knihu, tak tam nebol ani jeden, možno tí, čo programovali počítačové hry, ale všetci ostatní išli cez normálny biznis a jeden tých biznisov je napríklad paketa, ktorú všetci Slováci poznajú a tá pani robila upratovačku, keď začínala, potom začala podnikať, potom prišlo veľmi ťažké obdobie, ktoré pomohol vykryť nejako manžel, takže každý z tých podnikateľov, kým sa dopracoval do tej svojej sily, prešiel nejakými týmito problémami, takže je to cesta, treba si tú cestu užívať a treba byť na tej ceste šťastný a plný lásky k tomu, čo robíte. A no tak áno, tak akože ja si to užívam, lebo tá sloboda, ktorú by zase každý neuniesol, ono e, nie každému, koho pustíte z obojka, E, že to dokáže zvládnuť, sú takí, ktorí sa ako odtrhnutí z reťaze potom správajú, tak nie každému by to mohlo aj vyhovovať, ale tá sloboda sa nedá zaplatiť, akú ja mám na tomto poste, to za prvé, a za druhé, ja by som nepotreboval zvyšovať výplatu, keby sa nedvíhali ceny okolo, lebo každý to dvíha a vy potom s tým rozpočtom, ktorý máte, to nestíhate, však to poznajú mnohí aj zo svojho e, súkromia a so svojím rozpočtom, že ani by nepotrebovali navyšovať, keby nestúpali ceny energií, ceny za neviem aké služby u lekára a tak ďalej. Toto potrebujú pokryť, preto potrebujú vyššie výplaty, lebo ostatní sa zbláznili. No jasné, ale my, e, keby sa tie veci nezhoršovali, tak si zoberte, že my sa dostaneme. Michal, aký je to ten film, kde ten priemerného zamrazili a potom sa stal prezidentom? Mm, idiokracia? Ja, to, to, áno, to je taký <laughs> americký film, kde nám to ukázali, kde obdivovali holý zadok v kine a tá spoločnosť Takže... bola úplne zbláznená celá. No, no a tak, prezident tak. mal v ruke samopál, keď sa mu niečo nelúbilo v parlamente, tak ho odbachol tam niekoho. No, no. A za ministrov mal úplných idiotov. Mm. No, takže... Tak hej, lebo si... sám bol. takže môžete si zase pozrieť tento film, aby ste vedeli, mm. že ak uh, kam spoločnosť sa môže dopracovať, preto je zvláštne, že zoberme si, že po vojne, kedy bolo hladomor, kedy bolo málo peňazí, kedy skoro nič nebolo, tak sa vybudovalo a vybudovali sa veľmi silní ľudia, ktorí vytvorili silnú a dobrú dobu, ktorú, ktor, ktorej sme žili. Ale tá silná dobrá doba vytvorá, vytvára slabú generáciu, čo dneska všetci vidia, keď zoberete mladého, že by mal pracovať, no to máš, máš vidieť, nie, on bude, on bude youtuber. Áno, je to taký kolobeh v živote, že vždy boli vojny, lebo ľudia boli zrazu nejakí slabší a potom tá vojna ich zase zocelila, zase sa to upokojilo a zase to prišlo do nejakého konfliktu. Takže tento kolobek sa nedá zastaviť, kým hmm. ľudstvo nepochopí a neuvedomí si, že keď sa mám dobre, čiže napríklad ako ja, ja mám informácie a mohol by som si škrečkovať, mohol by som to všetko draho predávať za všetky moje rady a služby, ale veľakrát ja stretnem napríklad človeka vo Freši, príde, a pán Planeta, viete čo, ja vás počúvam, mám takú otázočku a ja poviem, no tak áno, výborne a zodpoviem mu ju. Nepoviem, viete čo, objednajte sa tam na termín, ja nemám čas, dovidenia. Čiže <laughs> reálne, keby sme všetci fungovali cez srdce a nie cez peniaze, čo samozrejme v tomto svete sa nedá nefungovať uh, a nepo- nemať peniaze, ale dá sa fungovať, že budem používať srdiečko a keď stretnete také srdcového človeka, tak ani neviete, z ktorej strany sa vám to vráti. A... No, ja mám taký príklad, e, jedného dňa som mal, lebo nemám tých vystúpení zase až tak veľa, tak som e, na jednej akcii bol a tam prišla za mnou potom taká staršia pani a že sa jej to páčilo a že či nemám nejaké CD a že za koľko a tak, ale že nemá, lebo ona je dôchodkynia, tak som jeho daroval. Neuveríte, potom sa mi stalo, to bolo minulý rok, som bol pozvaný zase na jednu akciu a ona tam prišla, že či si ju pamätám a kúpila si ďalšie dve. Vtedy už si no. kúpila. Áno, najskôr som je to len daroval, lebo som videl, že tam sedela celý čas. A potom po pár e, mesiacoch, no rokoch už teraz, lebo to som v nejakom 2018 či kedy, tak minulý rok prišla a že si kúpi dve tak sa mi to vrátilo v dobrom. No a ja mám príbeh jedného pána, čo robil lavice pre kostol. To bolo ešte počas komunizmu, že za tie lavice mal dostať nejakých 40 tisíc, čo bolo slovenských korún, čo vtedy bolo veľa peňazí. Mm. Ale on uh, si povedal, že nie, že vedí do kostola chodí aj on s manželkou, že ďakuje Bohu za to, že má zdravé ruky, zdravú rodinu, zdravé deti, tak to dal ako dar, keď prišiel domov, žena mu vyčistila žalúdok, hovorí, že ty si není normálny. Ja, ja to nebola toľko... doktorka, že by mu... Nie, nie, to nie. nebola doktorka. A tým pádom on povedal, drahá, pozri, je to takto, takto, máme zdravé deti, zdravé ruky, ja zarobím. No a o pol roka na to prišiel podnikateľ, ktorému robil kuchyňku, chymskú linku, a ten mu mal zaplatiť nejakú sumu a zaplatil mu a presne aj tie lavice, čiže mu to doplatil aj s úrokami mm. veľkými. Takže vy nikdy neviete, z ktorej strany veci fúknú a vždy sa hovorí, e, v jednej múdrej knihe bolo, že uvedomte si, že Boh, vesmír, vidíme všetko z hora. A my si zapisujeme a evidujeme. Ak ľudia kradnú, klamú, podvádzajú, tak buď príde čas, kedy mu budú musieť za to zaplatiť dane. Ak sú ľudia srdiečkoví a robia dobro, tak samozrejme hore sa to zapis, zapisuje a takisto sa to prenesie do tej hmoty. A hm. každý človek si môže vyberať, že môžem sa dopracovať k tomu, že mám extrémne množstvo peňazí, jazdím po dovolenkách, po svete, idem do baru, lebo máme Paliho z Levíc, ktorý je hudobník a tým, že cestoval po svete, tak on si zažil veľakrát, že keď bol niekde hrať, tak proste prišiel tam nejaký boháč a teraz tam pil, rozhadzoval peniaze, ako keby to bolo, ako keď vidíte v amerických filmoch, ako keď niekto vyhrá v športke, a, alebo v lote, alebo nejaký, nejaký bank, a, a rozhodoval tam, že v podstate platil tisícky len za úplné hlúposti. A sú ľudia, ktorí takto žijú, ale tí ľudia v tomto živote dostali dar zarábať peniaze. Ak ten dar dobre nepoužijú, no tak do ďalšieho života sa narodia s nedostatkom peňazí a celý život ich budú naháňať, ale oni budú cítiť, že chcel by som veľa peňazí, mm. lebo tá duša vnútorne si pamätá ten luxus a to dobro, ale keď duša zomrie a potom sa postaví pred Boha a zbaví sa všetkých tých blokád, tak pochopí, že do prdele, vedia som tie peniaze dostal preto, aby som niečo dobré v tom svete vytvoril a ja som sa hral na nejakého kráľa, bohéma, chlastal som, kupoval som hlúposti, blbosti, auta, takéto a peniaze išli hore komínom tak sa tá duša rozhodne, že vieš čo, radšej sa narodím ako chudobný a budem žiť, trieť biedu, budem od detstva pracovať, aby som si uvedomil tú hodnotu peňazí. Čiže ideálne je, na Slovensku je veľmi veľa ľudí, čo majú extrémne množstvo peňazí a mohli by, mohol by celé Slovensko inak fungovať a mohli by prísť a povedať, že viete čo, pán Kršiak, mne sa páči, čo robíte, a k vašej výplate a ešte ľuďom každému pošlem po tisícké, lebo chcem vás podporiť, lebo on zarobí napríklad a, 10 miliónov. Veď keď zoberieme, že Ronaldo, čo je najlepší platený športovec, tak ten zarobí 200 miliónov za rok, čiže to je keď to zaokrúhlime jednoducho, na nejakých 18 miliónov mesačne. Čiže to nemá šance vôbec ani minúť, čiže tam môže len vymýšľať. To by sa musel zblázniť asi, aby to rozfofroval. No, takže potom to len niekde ukladá, škrečkuje, neviem, ako Ronaldo s tým narába, čo s tým všetko no, robí. Reálne každú hodinu zarobí viac, ako je treba na mesačný chod rádia. <laughs> Hej radšej ani no. ďalej, lebo sa takto len začneme dostávať do depresí. Nedostaneme a uzavreme to na to, ano. do toho. Čiže je úplne jedno, kto koľko má peniazy. Otázka je, ako s tými peniazmi tí ľudia narábajú a samozrejme uh, slobodný vysielač robí kus dobrej práce a preto človek si môže povedať, že keď sa mi páči, e, čo, čo slobodný vysielač pre mňa robí, no tak si poviem, aj tak 10% z toho, čo zarobím, by som mal darovať, no tak si poviem, OK, podporím napríklad slobodný vysielač a budem 10%, čiže zoberme si, že ak zarábam 1000 eur, tak 10% z 1000 eur... A to nemusí koľko? toľko zase stovku posielať. To nemusí, veľa. ale môže, lebo reálne, reálne človek by mal 10% z toho čo zarobí, by mal darovať. No a tak ak, ma ak vy si máte problém, tak kľudne to no, pošlite no, nemáme, planetovi. ale viete, tam by úplne stačilo euro mesačne už len za to, čo si povedzme ľudia vypočujú z archívu, tam máme cez 20 tisíc. A to nie preto, aby sme my mali vyššie výplaty, ale aby mohla byť aj povedzme taká kvetnatejšia ponuka vysielania relácií ľudí a podobne. No. Lebo... Počúvajte, ale t- týmto nenamotivujete nikoho. Poďte s prepačením do prdele s jedným no, eurom. No, to pôjdeme, nebojte sa. O čo. Eh. A, na tam, nás lebo... tam aj Dušan pošle, lebo ešte sme ne, nemali mriežku jeho a už ako dlho. Aha, no tak sa... To on no. si vystrihne. On si to má <laughs> Áno, bude strihať ušami. Ale veď on no, tú dobre, mriežku takže... už dávno a pozná. Prehodnotí, aký sme úžasní tu všetci. Takže, ale ja to dokončím, že, že prepačte, že keby mne nikto, ja nie, že som na peniaze, ale uh, keď už vidím, že čo ľudia robia, tak si poviem, no dobre, tak pošlem 10 eur, alebo pošlem, pošlem minimálne 5 eur, ale nebudem posielať euro, veď euro, zoberme si, že ľudia 2-3 eurá alebo 5 eur minú na hlúposti a s prepačením. Máte pravdu, lebo keď niekomu poviete, však pošli, stačí euro, tak povie si, e, to vás kašlem, keď mám poslať euro. Takže je, je to vždy na vedomí, vedomí človeka. Ja, keď napríklad mám ľudia, ktorí potrebujú a, e, pomôcť, tak ja, ne, ja neriešim, že viete, pán planeta, robíte úžasné veci. Ja vravím, počúvajte, sú dve možnosti keď chcete mi urobiť radosť, jedna možnosť je začnite pracovať na sebe a pošlite príbeh. A druhá z možností je, ak máte dosť peňazí, tak pošlite peniaze a vytvoríme viac dobrá. A toto je cesta, lebo každý dostal nejaký dar. Sú ľudia, ktorí dostali dar zarábať peniaze a jeden múdry pán povedal, že ak ste dostali dar zarábať peniaze, máte E, máte mentálne a morálne právo alebo povinnosť tie peniaze míňať a posielať ich tam, kde sú potrebné, nie tam, kde nie sú potrebné. Ísť do štvorhviezdičkového alebo päťhviezdičkového hotela a zaplatiť za dovolenku 20 tisíc eur hm. je čistý úlet. Hm. A, Lebo je tam ten istý vankúš, ako nájdete aj v moteli za stovku. Presne tak. Takže každý si musí zvážiť a je to na každom. Ja hovorím, že ja vždy budem veci robiť a kým budem žiť a dýchať, budem sa snažiť ľuďom pomáhať, takisto ako slobodný vysielač, kým ho vy budete podporovať, lebo samozrejme slobodný vysielač trošku funguje na iných princípoch. Ja som kreatívny, ja si nájdem cestu, akým spôsobom si peniaze Eh, zarobím a vygenerujem, lebo vždy počúvam svoju intuíciu, čiže ja nie som odkazaný týmto spôsobom. A už som stretol ľudí na konzultácii, čo majú 4 deviatky a viacej a majú dar zarábať peniazy, majú veľa peňazí, ale ešte napríklad nie u každého dozrel ten čas, že si povie, že vedia na mňa peniaze šťastným nerobia a mohol by som niečo s, to, s tým, čo som zarobil, urobiť niekomu predsa radosť, ale radosť, ja napríklad mám nastavené, že ja tých peňazí, lebo tak vstúpil som do dobrého obdobia. Zase rozvíjate tému, rozvíjate tému, pozor, ešte, ešte mriežka nebola. No dobre, už to uzavriem. <laughs> A, Poznám vaše takže, uzatvárania, preto som vás zabrzdil trošku. No, tak, takže... <laughs> A, a ja ešte máme teraz... jeden mail, takže aby sme neboli do tretej. Nie, nebudeme, to už uzavriem. A, takže z môjho pohľadu ja budem chcieť e, cez seba a svoje dary, talenty zarobiť peniaze a keď, keď budem mať tých peňazí veľa, tak ja budem vytvárať ten lepší svet, budem podporovať ľudí, ktorí vidím, že majú na to, vytvorím komunitu a keď v podstate z tohto sveta budem odchádzať, tak ľudia si, e, tak, tak to bude ako možnosť s Baťom, že v podstate celý svet bude o tom vedieť. Samozrejme záleží, koľko času tu bude mať. Ak ma zajtra vyspre, no tak dobre, tak niečo, niečo som urobil, ale môj cieľ je urobiť z malého Slovenska dieru do sveta a každý z vás máte svoje poslanie, takže Dušan je schopný, a rodinku máte šikovnú. To, čo by sme odporučili vo vašom vzťahu, lebo vy ste kou, manželka je ang drevo, nie, manželka je kou a vy ste Jang drevo, takže v tomto prípade platí, že musíte si dávať pozor, že vaša komunikácia by mala byť cez múdrosť a nie priamo. Lebo ak budete provokovať manželku, alebo manželka bude nabrúsená, tak zobere stekeru a bude ju zatínať do vášho pňa a to není dobré, lebo tým sa to drevo poškoduje. Preto to treba zastaviť, drahá. Rozumiem ti, že si nahnevaná, ale poďme sa o tom porozprávať, ako to teda chceš, ako to cítiš, ako, aby sme to dosiahli do rovnováhy. No a môžeme mriežku. Áno, ak si teraz niekto púšťal no, nejaký 1x1,4, tak toto dá 3,5. Nie, to dá 8. Rý, rýchlosť. Dušan, vidíte, máte návod. Aké je úžasné, keď počúvate celé, celé relácie, lebo si dáte rýchlosť 20 a Uh, povieme <laughs> dobrý deň, takže Dušanové má takéto elementy, potom brrn, a teraz a jeho mriežka je takáto a brrn. Michal, idem... Michal, hm? Michal poď no. rýchlo, no? lebo to nestihneš. 4 jednotky, 2 dvojky, 2 trojky, 0 štvoriek, 0 5, 0 6, 0 7, 3 osmičky, 1 deviatka. <laughs> Nestihol som. <laughs> Musíš Daj 4 jednotky, pustiť pomalšie. Áno, dal som si 4 jednotky, som stihol, ale čo bolo ďalej? <laughs> Musíte mu ťapnúť, aby sa prebudil. No, takže 3 dvojky? ale tam reálne je iba 5 čísel. Mm-hmm. Hej, jednotky sú 4, dvojky sú 2, trojky sú 2 mm-hmm. a potom dlho, dlho nič, až 3 osmičky a 1 deviatka. Krásne. No, chcete k tomu ešte nejakú jednu vetu eh, na 4 a 4? Áno, jedna veta na 4 a 4 je, to je a be, bez čiarok. A bez čiarok, áno moja definícia, čiže ego je tam silné, takže preto si dávať pozor, aby ste s manželkou nešli do konfliktu alebo aj s dcérou. Energie máte dosť, uh, múdrosť tam je, no ale uh, to je presne to, že chýba vám tá intuícia, aby ste prepojili tie veci a máte dve osmičky, čiže u vás je veľmi dôležité, aby ste ten hmotný a duchovný svet prepojili, a vy máte dve osmičky, to znamená magnet na ľudí, takže vy by ste mali premýšľať, čo ja pre ľudí idem e, robiť. Nie, že pracovať na poli. To nie je práca, ktorá je pre jangové drevo takýmito číslami. Dušan, máme to, máme to doma. Áno, takže e, trvalo to iba 5 minút. Áno, chvíľku, trošku sme sa zatkecali. No. no. A teraz, ale to, je, to ešte nič nie je. Janka, Máme pred sebou ešte 3 hodiny a posledný mail váš, ktorý sa dostal na pretrás. Takže nám píše nasledovné, že dobrý deň páni, no trošku sa nám už zvečerilo medzičasom. Toto prišlo ešte pred druhou hodinou popoludní. Pozdravujem vás všetkých v štúdiu a ďakujem vám za vašu prácu pre nás, vašich poslucháčov aj písateľov. Som vaša pravidelná poslucháčka, venovali ste sa aj mojej dátumovke a chcem vás poprosiť o dátumovky a určenie patogénov pre moje dve céry. Obe dievčatá vyrastali bez otca viac ako 17 rokov, čo môže mať vplyv na ich celkovú osobnosť. Staršia dcéra to je Norika, narodená, už sme tu dnes 2.4. mali, ale toto bude rok 1997. Krvná skupina B od detstva, čiže škôlky má alergiu na brezový peľ, a s tým súvisí aj krížová alergia na ovocie orechy. V detstve bola bežne chorá ako deti v kolektíve, mala vyberané nosné mandle vo veku asi 4 rokov. Od puberty má problém s pleťou, liečila sa na kožnom, s nie veľkou úspešnosťou. Skončila bakalárske štúdium, pracuje vo financiách, ale veľmi ju to nenaplňa, chcela by ďalej pracovať na sebe a znovu študovať. Má rada hudbu, varenie, cestovanie, turistiku a športuje, je veľmi priateľná priateľská, spoločenská, citlivá. Momentálne nemá priateľa, býva sama mimo nášho mesta. Taká to je Norika v niekoľkých vetách. A kto to bol? Myslíte písateľku? No nie, teraz sa volá. No, no Norika. Aj, lebo... Lebo vám ja... to podľa datumu nesedí k penu? Aj, nie, nie, nie, nie, lebo ja som počul Monika. Nie, Norika, Norika. No, No, už konečne tomu rozumiem. Takže keď zoberieme Teru, tak o ňu by som sa neobával. Ona je jangové drevo zase. Mm-hmm. Jej patogen je vlhko a predispozícia na pľúca a obličky sú slabšie. Takže určite nemá konzumovať mlieko, mliečne výrobky. Takže to nie je vôbec o tom, že je B, krvná skupina, ale to je o tom, že keď má slabšie pľúca hrubé črevo, a potom e, obličky, no tak jasné, že hlavne pľúca hrubé črevo sú podmenené. kožné problémy, problémy s pleťou, alergie, ale pleť by som ťahal z duchovného, že ona nedostáva zo seba tie veci, ktoré ju vo vnútri trápia. A samozrejme, ako šéfova to nebude rozprávať možno maminke, takže ideálny krok by bolo, keď, keď sa s ňou stretnete, tak rozprávať sa a zistiť, čo vo vnútri sa skrýva. O ňu sa vôbec netreba obávať, lebo keď Michalko pozrie mriežočku, takže poď. No, Norika 2.4.97. Tak tam máme dve jednotky, tri dvojky, jedna trojka, štvorka aj peťka. Mm-hmm. Jediná chýba šestka, takže to poznáme. Jedna sedmička, jedna osmička a dve deviatky. Mhm. Čiže uh, ona má kompletnú skoro mriežku, má dosť energie, chyba je len dokončovanie, no a má dve deviatky, čiže peniaze zarobiť vie, zarábať ich bude vedieť, čiže opäť platí, nech robí to, čo ju baví, a hovorím, kožné problémy a pokožka sa dá vyriešiť jedna z veci. Nech zo seba dostáva emócie, po prípade, ak nie, tak ju naučte, nech píše listy, že nech vyňadá všetkým ľuďom, ktorí jej ubližovali, trápili, nerozumela si s nimi. Vynadá im na papier, potom dátum podpis a ten hneď papier spáli, vyhodí ho v prírode, čiže to je jedna z technik, alebo druhá z technik, to čo sme už dneska spomínali, je ošová meditácia, postavíte sa na špičky a padáte na pety a vytriasate minimálne 10 minút, optimálne 15, pol hodina a všetko napätie, všetky bolesti, všetky starosti idú z môjho tela. Uč. Mm-hmm. Takže Ale to ona... treba, to treba tak, ako keď človek skáče na švihadle, že na tie pety dopadne približne jeden dvakrát za sekundu. Je? No, nám hovorili, že skákať to, na petách máme nie, iba keď... aby si to ľudia vedeli predstaviť, že ako to má fungovať. No, hlavne chlapcom hovorili skákať na petách. Áno, keď, keď dostali zásah, na, bicykli a dostali zásah na, teda- citlivé, na citlivé miesto, tak skáčte na petách. Áno, no. áno, aby spadli naspäť. Mhm. <laughs> Joj. Dobre, môžeme na Melisu prejsť? Áno. Melisa je mladšia dcéra, keď mala Norika 7 rokov. 22.11.2004 krvná skupina A. V detstve mala bežné detské ochorenia, nelieči sa na nič, je zdravá. Venovala sa vegetari vegetariánstvu viac ako rok a otužovaniu a počas neho nebola chorá asi 2 roky až raz ale poriadne ochorela. Potom s tým prestala, ale nezavrhla to. Vegetariánka teraz nie je na 100%, ale sem tam si dá mesko asi raz za týždeň. Momentálne sa chystá na vysokú školu, pravidelne cvičí rôzne štýly, raz sú to posilovacie cviky, inokedy yoga. Teraz sa jej zhoršila pleť, je cieľavedomá, ide si za svojím, spoločenská, má rada módu, sem tam fotí, rada cestuje, má rada hudbu, talent na jazyky, prácu s deťmi a býva ešte so mnou. Vopred ďakujem za vaše rady pre moje dievčata, pozdravujem vás všetkých a nech sa vám darí vo vašej práci a o svete. Takže toto je Jankin mail, tak čo Melisa? No takže ona je Indrevo, čiže preto je tvorivá, kreatívna, stále v pohybe, bude vymýšľať, čiže zase platí to isté, že o princezny sa netreba báť ani o jednu, ani o druhú. Jej patogen je vietor a predispozične tie pľúca obličky majú slabšie, čiže to je o tom, že treba sa o tie slabšie orgány starať a platí to ako pri sestre. Mliečne, sladké pečivo ju bude poškodzovať, čiže keď ona bola vegetariánka a jedla sladké mliečne, no to nebolo úplne tip-top, Takže keď už by chcela, tak ideálne je vegánka, po prípade vajíčka si tam môže pridávať, ale nie mlieko, mliečne, síry, ani kozie, ani ovčie, lebo to nie je ideálne pre, keď sú pľúta hrubé črevo slabšie. Môžeš, Michal, mriežku? Tak tam ano. máme dve jednotky, štyri dvojky, dve trojky, jedna štvorka, chýba peťka, potom jedna šestka, sedmičku tiež nemá, jedna osmička a ani deviatku nemá. Hmm. No a pri cere, keď, je, keď, ste ich, keď ste ich takto viedli, no tak prirodzene ste ich viedli a samozrejme pri tejto druhej tam si treba dať pozor, že tým, že nemá peniaze, tak aby vedela narábať s tými peniazmi, aby všetko, čo zarobí, nemíňala, lebo tak ako staršia sestra tým, že má dve deviatky, tak ona peniaze vždy bude mať, vždy ich má. Táto druhá ich môže prirodzene, tak ako sa tomu hovorí, že odparovať, že dáte tisícku a na druhý deň už ju nemá, že kúpila som si toto, tamto, hento. <laughs> Takže to, to, čo by bolo podstatné a druhá z vecí pre ňu je dôležité, aby cvičila, lebo 4 dvojky je veľa energie, takže treba byť aby ona bola v pohybe, čiže ona nie je schopná sedieť niekde zavretá v kancelárii. No, to je všetko, áno? Uh, neviem, či som patogen hovoril, ale vietor, pre to, to zopakujem. Pre... 4,5 hodinky máme za sebou a klobúk dole pred všetkými, ktorí to s nami opäť dali a pekne poctivo v tej dĺžke a v tej rýchlosti, v akej sme to aj zaznamenávali. A samozrejme treba sa poďakovať poslucháčom za tú dôveru, ktorú nám prejavili a aj vypočuli tú našu minulotýžňovú výzvu, keď sme ich teda poprosili o prípadné e-maily, aby sme mali čo rozoberať. Takže bolo čo, bolo to výživné, bolo to pestré. Mám z toho radosť, pán Planeta, aj keď samozrejme na strane druhej riešili sa problémy, ale ak sme v niečom boli nápomocní, tak opätovne je to o radosti. Zopakujem toto, čo som už dneska niekoľkokrát zopakoval. Ak máte náročnejší život, ak máte viac prekážok, tešte sa tomu, lebo to z vás urobí silné osoby. Ak máte veľmi pekný život, začnite si ho komplikovať a vymysleli sme takú dobrú komplikáciu. Ak by ste mali náhodou veľký problém, že máte veľa peňazí, tak kľudne presunte mne za dobrú radu Áno. nejakú jednu tretinu a dve tretiny. Myšovi na pingpongové loptičky. Nie, dve tretiny slobodnému vysielaču a, a, a budete mať vyriešený problém a môžete povedať, no a musím začať na novo. A, čiže ideál je, ak máte ten vyšší, vyšší level toho zdravia je, ak mám pekný život, začnem si ho komplikovať. Napríklad 50, keď sa rozhodnem priviesť na svet dieťa, ideálna mm. kombinácia z 20. Ale také nie, že také, čo u susedov bude vyrastať, ale doma ho bude mať. Áno, áno. A najlepšie tak, že 25 ročnou, aby ste to mali také, že okorenené, lebo to sú iné svety, to znamená, dve deti, nie jedno, a takže môžu sa tam veci kombinovať, alebo zmením prácu, začnem v novom podnikať, začnem sa učiť jazyky, začnem vystupovať z tej zóny komfortu, lebo to vám zabezpečí, že sa bude rozvíjať. Ak to necháte, že ja si tak budem užívať ten kľud pokoj, alebo tak ako sme dneska v krátke Dušana rozobrali a on by ešte ďalších 5 rokov robil niekde na poli v prírode, no tak tá duša bude hľadať cestu, ako ho vráti naspäť, lebo jangové, jangové drevo, čo sa má rád motať v hline, rýpať v zemi, ako OK môže riadiť nejakú firmu, ktorú potom z toho vybuduje. Ale treba vedieť, kam sa chcem dopracovať, aké sú moje ciele, lebo platí to, že keď neviem, kam sa chcem dostať, nemôžem sa čudovať, kam som prišiel. A preto, samozrejme, aj keď sú problémy, aj keď niekto si povie, že no, má to, majú to niektorí ľudia ťažké, lenže každý máme presne taký život, ako sme si ho vybrali, mm. ako sme ho, aký ho potrebujeme, aby sme pochopili, doko, dosiahli také výsledky, ako máme dosiahnuť. Dobre, no a za, zaťahujeme roletu, áno? Áno, a za toto veľmi pekne ďakujeme samozrejme poslucháčom, a šarmantnej asistentke a slobodnému vysielaču za to, že existuje a za to, že vy ho podporujete. Miško, želáme ti pokojnú dobrú noc. Ďakujem pekne. Nech ti, nech ti loptičky skackajú po stolíku, ako majú. Ó, teraz, teraz už je to len tak pre radosť. Sezóna skončila. A na ktorom mieste? Na poslednom. Na poslednom? Zase? A už sa nižšie, nižšie sa nedá zostúpiť? Dá, však práve, že sme zostúpili. Ale nevrav. A ešte je nejaká nižšia súťaž, než tá, ktorej budete hrať? Áno, jasné. No, jasné. No tak je stále kam padať, neboj. No, plán je teraz práve opačný. Že Vy chcete sa vrátiť hore. hore do tej vyššej lígy zase. Tak, tak. No, neboj, bude aj horšie keď sa chceš vrátiť, Plán existujú je... také špeciálne pilulky hore, takže... Áno. <laughs> Teraz nedávno skončili majstrovstva sveta v stolnom tenise, takže bolo to zaujímavé. Mm-hmm. Po, a, a, a zdá prvýkrát bol vo finále zastupca z Južnej Ameriky, to neviem, či sa vôbec už niekedy stalo, mm-hmm. ale víťaz je samozrejme z Číny. Mm. <laughs> že v tomto smere prekvapenie nebolo. Áno. Takže toto ťa inšpirovalo zase do novej sezóny. No a teraz idem skôr viacej loziť, lebo ide tá sezóna lezenia, takže už sa teším. No a už ja. vidím hory, na ktoré sa škriabeš ešte dnes v noci. No, dneska nie, ale <laughs> zajtra, zajtra začínam. A <laughs> tak, tak. Dobre, tak ti ďakujeme za dnešnú asistenciu a tešíme sa zase o 4 týždne. Rado sa stalo, budeme sa opäť počuť. Takže lúčim sa so všetkými, ďakujem a do počutia. Dobrú noc ti želáme, pán Planeta, aj vám ďakujeme za to, že ste si ukrojili zo svojho jednak večerného času a aj zo spánku. No veď no platí to, že e, človek určité veci v živote, keď chcete dosiahnuť, vždy niečo potrebujete obetovať a samozrejme mohli by sme urobiť veci tak, že jednoducho ľahko nie niekedy sa zakecať, ale keď naskočí tá vlna, no tak už potom sa to valí. Takže ale na, máte špeciálny zlepšovák. Niekedy, keď budete cítiť, že je téma trošku natiahnutá, no tak môžete urobiť drž, drž, drž, drž, a už ste tam. Hm. Takže. Tak sme donaťahovali, teraz sa pôjdeme natiahnuť. Aký sme dlhý, taký sme praktický a pokračujeme opäť v tradičnom predpoludnejšom termíne na budúci týždeň. To už budeme mať jún, za sebou oslavy Medzinárodného dňa detí, takže pozor zase na sladkosti. Však? Tak. A pôjdeme zase s čistým stolom, s čistým štítom, snať do lepšieho obdobia, ako máme to, ktoré už je teraz definitívne za nami. Takže dobrú noc aj do Bratislavy, aj do Žiliny, aj pani Kolombovej a tešíme sa, pán Planeta, opäť do počutia. Do počutia. Dnes to bolo aj o Dušanovi Grúňovi, na ktorého sme spomínali tak ešte hudobná bodka z jeho strany a z Banskej Bystrice sa lúči aj Peter Kršiak. na večer tam u nás zastaví malý vlak a možno na mňa niekto na stanici čaká. Nie, čaká, že raz skončí neviem zabudnúť, že sa vrátim tam, kde stojí rodný dom. Tam, kde rieky prúd, vždy keď sa šerí, hladinu Vánok šerí, tam, kde stojí starý rodný dom. Čo aj domov chcel som nieraz, vždy to vyšlo naopak. Za každým vôňa diaľou do sveta ma zláka. Yeah. Hoď ten najkrajší kút, keď sa šerí, keď vám krieku zčerí, je tam, kde stojí starý rodný dom. Raz na večer tam u nás zastaví malý vlak Či ešte na mňa, či na mňa stále čaká. Už sa vrátim, skončím svoju púť. Už viem, najkrajší sveta kút je tam, kde je môj starý rodný dom. Tam, kde čakajú ma milej perí a mač, ktorá mi verí tam, kde stojí starý